Мәтри кипек паттырзем хыбарсыр чухалмашы. Піррэміш пайы, пірреміш сыбык, иккіміш кінеге. Кірхи тексім күн, ирденбек веде жумыр уба жігібек бірігет. Евіштір резіне час-часах авық шел келе-келе лыскать. Шандалық сивітне жемін сивітсе бұрать. Шаванба жол жізем, ялан хинчен маларақ сарықмадыдынчыш салхуда кечем тапхыр бушланать. Варшава Риблхава хава пузарнаранба вещіміш кунынде програ самаях лыпкы. Херлі шарба Польша шарын дивизейзем вислы дырых обороны дытмағы Унда да кунда блиндашсембе дзотсем жавашы. Тубысембе зене вырнаштараші. Малды позицирел копсенжен кына, хутран ситрен илденгеле тада пулеметсембе автоматсем кескен шадырдатса илеше. Сулағай жиранды хулара бідімбек урыхла. Унда фашист семірде хеші. Хулашыннысене концлагерзене илсе кайса хупнығы үшін, көне бек шүрт дерзене миналардашы, сірбітсе ярашы. Фюрер Польша теп хулыне тебе еребе дерзе хума немешсем шав хужыва бурнышлашы. Октябрь уйхен иккемежінже Вислы гашны совет партизанезіне малдан уйрым журда вырнаштарчыш. Сылдым жиранда візіне пурде ошын Выжыллы дудылы бурынца хавжаныс керзіне, нумайышне тебір ирхіне госпитале сывалма ячыш. Үттізіне кыштаққанны ғышын пір уйықлық отпуск памалла дөріш. Тада виже кундан прагра пәдім отрятран Соколов лейтенант кына юлчче. келек келе кайза курмасәннячче, анчах выл Турханов үштіне пілмезір кану жинжен үлдесшінде булмары. Выршы дене шуха дұзырмар, юнлы жабы жура салдаксем те, шарбу аманашшы, Турханова виші талық кәтіріш, выл сылдым жырана кашмары унын бине плестесе мменн гына тумарышши. Разведчиксем тытса килнне немеш салдакесембе офицересен ченде итса бұхрыш. Фашисем радио ба тада телефонба мменнь калашнине те итлерщ. Германире тухаган хачатсене де пăхса тухрщ. Анчах Турханов шинчен нимде пілеймеріш. Фашисембе шабышса пушне хучы бұлі, теріш улашкенчен. Вара чабадухна партизансен командирне черрисен шудинчен кыларма хужу кыларчыш. Ним думада жук, ерки шапыла. Шабы жура шухалны шаршыннисене черрисен списыгінчен кыларас авалдан бах бұрадь. Анчах ашамышысем, зэмбе шивых тузысем она асыран кылармашы. Вăлхыжан да бүлен келет аврынасса шанса кдеше. Барсуков генералба, Соколов лейтенанта Турханов вилне денебе не плете келешме пулдараймарыш. Тем те шыраса прах, тере Соколов хыне юлашки худ Барсуков патняченсен. Генерал юлдаш, леш ширана кашса жырама, тарғашын, ирк парзамар чымана. Турханва плетеп, унбек паттыра хеш тевитмеш, пуля да тевмеш, темле бир пілмен салдав чарджа бұлі на урлық Выл Выл тени пете, хыбарсыр çухалма пулдарны пете килешместіп. Паттырзем хыбарсыр шухалмашы, вәзем жинжен хыжан да пулин пырбірех чынныне плетпір. Анча халь, вислы урлы кажас тени, самолет жинжен парашют сыры сегес тенебе Кедес пулать. Кәтме пулечеде, тень она пулышу шыбақ паян кирлі. Вұршыра тебір чух вұғыда сехетпе мар, Минут да мар, шекундпа вишмелегет, планай планаймар лейтенант. Пұрбірек васқама юрамайш. Турханова бұл жас тесен чималдан малдан не білес бұлад. Куэ жеебі партизан юғымен штаб не шитсенек тұдынып. Шаввахытра изир, Германирен варжетчен тарса келіні полит эмигрант тада тыткына парынны неміш салдагезембе офицерзен лагерзем тұрық, хамыра кирлі булма булдыраган чинсене жыраза бұғыр. Мен дывасы Турханов шинчен хыбар келіні хышын балыры. Юре, перін ташыман дылынче шлемелле бұладынде. Тәріс, келішрі генерал, фронт тылынче гына Кен инжитри дыла да шитмелле пулі. Хаваруш кына неміш семзір бұшне үтті патшалық шыннызене де кіртме тұрыжыр. Итальянецембе румын сенеи? керлі бұліш. Пәлмешук, чексембе словак сене тада австрийцембе венгрзене вара тіріслесе пахас бұлад. Вәзем хушынче тышман тілінче пірінбе бірле ешлеме келешегенсем тубынсан, вунбилік ширім шын астывыр тыткына барынычен коммунист пулнизем шанчыкларах. Тебір күнне фронт штабінчі разведка управление Соколова тыткынри шаршыннызен лагерізем тұрық хыне кирлішінсене шыраса жүреме ирк параган документ тусабачы. Шавын хышын програн тухса гаясы гына юлначы. Анчах тебір чырмав сіксе духры. Партизанзем херлі жарба бірлешні ғышын, епле бұрына жән вәзем піррежеш мар калашнычы. Соколовын мен два сипаллы, неміш түткінен жән, Хыдылны үтті офицер зембегех закон хушнадырых унын шар службене тавырнмалла. Марианнын малашнехи бұрны жеде самаях шуғышлаттарнына. Таван келе таврынма булдараймаш вăл. Унда халі неме ниме шәрі тұрады. хузаяны болзан да тек унда бурнас шук. Ыранхи большара улбут хужа валли вырын тубынме. Эше юлать. Эбе медсестра. Госпиталь решлеме булдарадып, тенетчі граф хері. Анчах юлашки ғытра, унын шухыжы улшынче. Ана малашлық ытлада тәксім, ытлада салхубек туйнаган бүлчі. бе аслы бечіне немішсен влерчіш, кежін бече візен алынче. Кам білет, тен уныншы биде Казимирынны бегех бүлі. Вара маншын шак тәнжере Соколов сырбушне пір шивық шында юлмаш. Анчах, унран уйрылзан, ына да жухатма бұлдарадып. Унсыр бурнасы вара вилімбе перех, тервл ошыра. Армен чуне лыпкымаррене ваща вислы урлык ашсан тебір күннех Анчах сылдавне ыйца ббілме вăхыт пулмаре. Фронт штабінчен документемилсе тухнна хышын тень, Ун бирки теплен калашма жутларе. Иран пирін уйрылмалла булать. Пәлдерчі выл кашхине хызем вғытлыға бурынма ежынны журда таврынсан. Эсе үпкілешместені кетнебекех Марианна ына ыдаласа илчче те йерсе ячче. Мінді вас, хирарымсем пұр жердеді бірбекех. Күшіл тұқса, кымыла бұзырындармазыр ұзатма бұлдараймашы. Шухышларысы Калов. Ваша, савнажинным, хіргензем чымана. Он чумне чынчы Марианна. Эзі гайзан ман мінле пурынас. Аншыклен, Анкулян, Барсуков генерал сана әже вырнаштарма калашса татылны. Пәрріміш Польша шәріні штабінчі госпиталере сестразем керлі. Эсі ұранақ әжекіме бұлдарадын. Шук тываным. Пір уйрылсан пірлешесі пулмаш бірін. Хывнада, манада, ан ебат. Выл иксіміреде улдаланы гына бөлі. Анчахе хебі сана хамба бірлі илсе мастып пулдараймастыпшке. Мен дывас, уйрылма легедек берін. Мен жын. Вұршы-вұржасы, арымба бірлі савынса бұрнасы марвыл. Пирін аршынсен тышманба жапшмалла, сирін зән фронта бұлжасы жын тұлра шлемелі. Хывақ біледін. эбі сана хамба бірлі шабышыва бұлдарай мастып Бұлдарадын. Келішмері Совет чарынче херсем темін чухлех. Прагына килнерембе ана хам пақ күрдім. Вырыс аршын аршынзембе юнашар тұрса шабшашы болсан, ман мэншін тылра бұрынас. Калағы, саныран ұшта тұқса ғаймалла. Тыткына лекне тышман салдагезембе офицересен лагерне ғаймалла. Кайрақпа мен думаллы халихе паллымар, анчах фашистен тылне ямада бұлдарашы. Апла сана тылмач кирлі булать. Эбі немішле, французла, полякла гала жадып. Илсе жүре мана пірле. Телмірчі Марианна. Убышки унчине тенгерсе бұхры. Шымылышмар ку. Тузым, шымыл мар. Асын сывласа яжывыл. Пире тадах тышман тылне яма булдара шәдесе каларым шке. Унды пурнажа, худа тюссе курна. Шухышла запахха, тада хазап тюсмелле буласыран чуну жикленмейжи. Санба пірле тамака кімеді жікленесім сымжук, пәчене ан бірақсақ вар жеш. Эбі хывна керлі бұлас Сибиргиде ан иккелен. Пірле ешлі бір, пірле бұрны бір, вілмелле бұлзанда, пірле хвілі бір. Тубадуны бек татса каларе Марианна. Тюребе каласан, Соколовын хэнде унран уйрлас килмесче. Шавынба выл тебір күнне ирхинейрех Барсуков генерала жыраза тупры. Мен бұлны, тәлінже Сергей Васильевич, сынран пықма, эсі самая Мменнь мен канышпамаш сана. Яланах тирбейлі думланса жүреме юрадыган йырыс пүллі шамрык лейтенандын шуды сыне тәксімленнәччі. Чәрек ұжызем те ытти чухнехипек савнышлын ялғышмашы. Каламадаван мар генерал юлдаш. Кударанчен эбе хамшын нихшен да ырлық ыйтманчы Пәррремеш хут шылыға кереді бінде. Именчікле Шак шамрык офицер Барсукова тахшанах хыды кызыкландыратчы. Унчинчен волмалдан Турханов шифровкизем тăрăх пӹлзедчче, Ундан пилікшір-пілікміш авер группа жевенчен тепленейтса білчі, юлашкинчен партизансем хызем галаза бачыш. Пулдаруллы шин шуғышлары был. Оста шаршынны булма мен гирли пур де пур Вахытра бұлышса бұрса тәріс шулба амалла шеш, вара пызык шедінюзем тума бұлдарадь. Эдем машина мар. Унын эшлеме білеген алли бүшне бушне, терлі бейші ғынны әміт шуғыш, ұстын, қымыл бұр. Имензе андыр, үйт, генерал. Соколов Марианны бай иккіжі мен шуғыштық нешінжен тәплен бачы. Барсуков пүлсе чырмандар маре. Иры сунаган шынзен бе тимлезе итлезе ларчы. Шәк унын чынныбек пулжас Анчах вырттын тумаллиэше улбут херне худшындарасы жинчен илсен шухыша кайры. Менле шухышладын лейтенант. Эбирона шанма пулдарат пыри. Азырханарах ыйтрывыл пертап хыр нимчен мезірларны хыщын. Пірікренмезірек шанма пулдарат пыр. Татса каларе ваща. Немешсене выл пирнбекех пітім чундан кураймаш. Курайманны кере жүре шуреш кына. Бұр Комаровский графта фашистсене юратны демешук. Анчах ларудыруана херлі жарба Гитлер шарынчен пірне суйласа илме хурсан, выл кілін мезір немішсене барынчы. Класс туйме национализм туйменчен жән та видімлерек пульчы. Кашкырсем пір-бірінбе харгажашы бұлінде, сурыха пірле табынашы немеш улбут хужизембе, Польша улбут хужиземде социализм грешне жух пірле болма Ана Ына пурде білетбір. Анжақ Марианна не хыжанда пирін тышманзем майлы бұлас жүк. Генерал юлдаш, май келет бұлзан арғашын, пірле шабышма ерік барыр. Чундан телмірчі лейтенант. Юре, келіші Барсуков, Эсі тұтқынри шаршыннызен лагерсенче хамра кирлішінсене шыраса жүре. Эбир Марианнана тышман тылне кайма хадырлеген херсембе бірле врендібір. Шав мне выл міне юрухлыне тірісілібір. Келешетіні? Соколов хавасланзах келіші. Варашав кунах, шәне задание пурнышлама тухса кайры. Иккемеш сыбық. Совет артиллерии вислы урлы качаган партизансене хюделесе вутлыдывыл вутлы тывыл кышт тамалансанах немеш аманны офицер офицерзене булышма тухса чупрыш. Тахтаха, Мартин, вырыс офицер Маригу, тәлінже жән пірі шыв херінже үпне вырдаган Турханов патне житсен. Чәрі жывыл, шавырза хурха, юлдашы хунаргыларса жүтрде хускалмазыр вырдаган Турханова мезерле шавырса хучы. Похха, ахал офицер мар, полковник тада орден орден зімбе медальзем шакна. Арае плегилзелекне выл сулахай жирана? Шалда ғаптраза үйкірі Мартин дени. Тепри çаввăхăтра кукленсе ларчде хыйр шинче выртакан çыннăн алы тытса ундан пушне унын кăкăре çине хурса итлере. Вильмень, те табать, сывласса да чиберех сывлать. Мӹнь тăвă пăр, çаплипех юлдыри, е персе влерери, ыйтр вăл. Йывыр тышмансене персевелерме хужа хужащнде, Анча куахаль салтак мар чаплы жарбужы бөлі. Кам білет, тен тына кірсен пирін разведку ұнран тұшманын вұртылны кезіне ұйтса бұғастейі. Тәріс, келші ұнбай ұлдашы. Айда доктор батне чықлесе каяр. Кирлішін болсан, бире ырлеш. Кирлі мар болсан, унда білермеде де Шапла калашса, полковника санитарсем на щелка жене шар госпитален хирурги уйрмнек шықлесе кайрыш. Шәвіғыт раунда Флеминг профессорба Элизабет Штокман сестра дежурствраччы. Тан пөлмей полна Турхановын шыбе шак иге медик аллине лекре. Мінлешін зем візем. Ширмеш вăдырмыш Флеминг профессор туны чапла операцисем шинчен Германире гына мар. Ют чыржывсенче те нумай çырнчче. Кығыр чіребе азапланагансене мән чухлі пулышман шишак ұста тұқтыр. Халықына хизеплетчі. Ун клиникине практикына бына студентсем вара туры вырынне хуратчыш. Анча Германире пәдем влаш Гитлер аллыне кучных ышын чаплы ученый пурныжы хыды улжынчы. Нацисембе ына бірле ешлеген еврейсене хүделеттезе айпламадыдынчыш. Флеминг вырынне ытезенчен нембе де уйрылзадыман ахаль тухтыр булны булсан, штурмовиксем ына тюрех термене кайса хупмалатчы. Анчах тәнчебе жабадухны хирурга тивме марыш. Шитменіне темле кыткыс операция де онышлы дума білеген врач ахал жинсене гынамар, фашистсен пушлыхесене де кирлі булма булдарать. Шавынба выл термере шересінжен хыдылса юлчы вұржы бұшлансан, ытты медиксембе бірле Флемингада Гитлер шарне мобилизациялеріш. Фашисембе келі жүлі бұрынны ун унбек чухне тюрех медицина службен полковнигі ятне парашы. Флемингін майор пагунисембек шырлах малекрі. Чынақта госпитале евра генерал генералсыне илзе бұрсан операция тума ебылды полковник сене мар. Флеминг майора чынетчіш жук, кығырдан пулі пырса зэнчі, Обер шәрісенчі, оберфюрер тавраш сенде, идеология жібе шанчықлы тұқтыр бе вілес келмеш, оста хирург бе сывалас келет. Ирксерех Флеминг профессора хизеплемелі кет. Элизабет Штокман вара йылда хурхла. Унын ашы э, пәррәміштенже варшинче француз сэмбе жабышса Амыже де тыван хуларах пирус сутса бурынать. Фашисем пуш пулычен юнашар урамри табак лавкинче вады еврей суды Те таваре чынахах лайық пулнышав иудейшіннін. Те выл таваре ытты ыттымай пілні. Турдагансем коне-коне бех унын лавке бадынче кебірленсе тұратчыш. Шәві фрауштокмын. фрау штокман? Хыш піргун вижі пачкада судаймашчы. Патшалық рафашессем пуш пулзатырзан тень, онман судыжы шымылынақ сывла заячы. Выл Ышкыртнебе, хымыр кебе тұхынны шамрыксем, чималдан еврей лавкине шундар заячыш. Ундан суду жіне хыне пәдімшем ебек айза хупрыш. Шапла хыдылчы Элизабет Амыжы, хырушы конкурентран. Үш тінехін мабышлары. Кәске вғытрах фрау Штокманың тубыжы темеше худ үсірі. Шапла Германире фашизм шындеріне була лавка хучи хулари пуян шынзен шутне кәжі. Шәне пұшлық сәмбе паллашры, херебе бірле нацисембір тереген пұху сәмбе демонстрацизіне жүреме бұшлары. Пірре пұху хышын штурмевіксені районды фюрері келе Шәвін хышын Элизабет ундан уйрылми бүлчі. Тебір виш штурмовик па лавка хужи хері пірле пурынма бұшларыш. Анжақ телейдені нұмаяқ бұмары. Виші шулданах Элизабет Убышкине Испанери республиканцембе выл ундан кайыла кайылла таврынаймары. Атене французсем, Убышкана испанцем жүш. Чынахах фюрер қаланы терес тулық бұрныш пасавынса бұрнас десен, немешсен ытты халықсене бідермелле. шре пирін пуринде фюрера болшмалла. Тере вильне штурмавик армы. Вара медсестразен курсын жен вірінзе шар госпиталінде эшлеме тұдынчы. Ют халықсене чундан кураймашчы шак шуры халатлы хура Фашистсембе келішменшінзене вара чәріллех тамыға ямада хатерчче. Пушлықсе мына азыр харыште, ытти сестрасембе тухтырсем мін калатнепе хыйсене шансапаны же мінле кымылба тусабын гестапына выртын пӹлтерсе тымақ Элизабет хаваспақ килешре Выл элекленине була, мише çын шар курмарыши. Пірізем пушказан аллинче азапланса те Тепризем концлагерсенелі креш, вишімішсем халеде термере жереше. Фашистсен келіштерзе бұрынма мен Флеминг профессора Гитлер шарне мобилизациялізен выл мен хытланныне сынамада Элизабеда хушыш. Эх, тұрышы деваралежі. Канужин жән манза, ларадыра білмезір сықлаза жүретші, харзыр антифашиста. Оста хируксем бек кирлі бұлны шеш жылзағы варчы, шак нацистіне епле күрайманныне нихшанда бұдарзады ман тұқтыра. Ним думада жүк, шетмен бұрныш, кышлаттара тесе халден каламаншав. Гитлер етезенде туртса жұрасы вірінне сік севернебек шырлахмалла бүлчі. Анжақ тебір жүхне йыдывырне де самаяқ тарыхтарать. Флеминг профессора да иге ураллы вәшле ерлесе жүрене елқтарса жидерчі. Варавыл ундан хыдылас тесе, фронда хыне яма итрі. Бұшлықсем турткаларса да марыш, чаплы тухтырын патриотизмла тойымне, тивішліпе хакларыште, хевел фронтне ямалла дурыш шапла келзелекрывыл Варшавари неміш госпитальне. Анжақ кунда да гестапо ерлев жинжен хыдыласы булмары. Профессорына Берлинран тухсага етченек сисре. Шыбақ самолет сывлыша шеклене зумын, Элизабет унбай юнажары вырына бырзаларчы. Ак тамаша, тілінчі профессор. Мана челхене чарма білменшін фронда ярашы, Сирияда да меншін хавалашы, Анделендерер, гер профессор. Эзер вара фронда фюрер дуны пенчуллық рейха юратны бемар. Она курайманны бек аядыри. чыррегіме бұқры фашы ерлевші. Флеминг немде мере, сестра жіне саназа бұхры жеш. Анчах пинчуллық рейха юрадаган херарманда чуне лыпқы бұлман еккен. Таван чыршывын хулисемпе ялесем хыжа юлма бушланыне курсанах, унын кучысем шывланчыш. Кыгыре хывыртрах анса хыбарматыданче. Э, пепкешем, санында ұшу жына диккен. Анчах кучы жекішешха, шырлы кайрах пішсе жиде. Фронтра сене те шымылмар. Херарымсене вара шерхут евырдарах поле. Он чух мінле юрлама бушлын, шухышларе тухтыр. Чуне хумханныпе Эльзабет шыппынларма бұлдараймаре. Гер профессор. Эзір мана пидек кымылламастыр. Она ептақшанақ сесіне. Шабақты калырға. Фронт трибурны шав дереех евыржи. Халя ништа да шымылмар. Союзник сен авиациенче три тылра да каныш памаш. Кашны кажах сирена юлеть, зенитлы артиллерий кемсірдегет, шырчы третсе бомбосем журылашы пурныш мар чер тамык. Ман шутпа фронтра çапахта хырушырах, çынсем унда ытларах вилеше. Вăржы вилем кирекăçта да хышранах хываласа çӳрет. Ним тумада çук, вăхăт чицен пурте çре профессор. Манын велес килмеш, эбі вăдăра та çитмен. Нойкыш мабушлары херарым. Эсир нумай біледір. Вірендірға, чыррын юлас тезен пирін мен думалла. Тытқына барын малла. Тесе калашынчы профессор, анжақ Элизабет мінлешін кенне аза де шылне шыртры. местір, местер, үпкелешші медсестра. Калырға вырыссем чынақақ бере шав дерее хыды жи. Бұрде мар боле дедіп. әнде, кураймашшынде, көберіншінде балла. Херлі салдаксембе офицерзем немішсене түсме бұлдараймашы. Рабочисембе хрешензен пире юратма салдавшук. Интеллигент сибирге каламастып. Выл нихшан да берін майлы болман. Үттізем апламар. Үттізем десе эсер кама каладыр. Онланаймаре Элизабет. Власовецем, старостасембе полицайзем тада үтті ерлі яхях. Візіне вырыссем судынчықсем деші. Шавсем бірін майлы. Хам ебі пурынчен ытла партизансен алынелік мелле буласран шықленедіп. Мэншін. Візем фашистсене тұткына илмеші Жене Женевірі конвенци дұрық вірші хиренче медиксене хурдума юрамаш. Херлешар шав конвенция хизеплет, шавынпа пире күрендерміш ха, тере сестра. Эбір візем жын медиксем мар, шар форми тұғынны фашистсем гына фашистсене візем пур девлереші. Ытлада хыружы, кывакарса кайрей Элизабет. Канырха партизанзем шавдирех йышлыжы. Таца галама хень. Юлашки вағытра ебе ширм шин пуля пулі осколка осколқы касағылардым. Візенчен шитчешне партизанзем амантнычы. Варшава рипл хавшызем капитуляци туна каш госпитале совет офицерне шеклезегенне курсан, Элизабет санитарзене тюрех варшса докры. Анраз ухразем, кышкырза ячывыл. Госпитальре фюрер салдагизембе офицерзем вырын вырыншитмеш, изир пур тышмана чеклезе киледер, урама кыларса ывыдырына. Кажарыр фрау тере санитар. Ахал салдак пулны булзан кундай кунда илсе келес шукче. Ку полковникшке. Тень пирін разведчик сене кызыкландарма пулдары Санитар Санитарзем Турханова каялла кайма Профессор Чарчы. Тохтырха, ыштан амантнына ыйтрывыл. Пуля э, кагырдан кенеде шурымне шыдарса дұқса хуравларе санитар. Суранне шихна чух курдым. Операция думалы сделчине хурырына, хушры доктор. Совет полковниге кашны гунах лекмеш пирін алла. Кам тень, кучынахах пирен командование пидигирлішін бұлі. Санитарзем Турханова шарамасландарса сделчине хучыш. Медсестра хирургия инструментчізіне вред методынче. Флеминг совет офицере пшумінче тупна документсене хын сумкіне чикреде алы жума бігенче. Пиде евраман іскене. тері профессор тада журсы хетрен. Пір пуля ун үпкіне игі шэрден шадарса тухна. Кунаш сурана халичен сіплеме түркілмен чеха. Шанба тепре операцияда вас пулсан, шәне меслетпе узы күрмашу заттым тенек меследе тіріслезе бұғады бінде. Вара әшінзан, хамыр шинзіне меслетпе зыватма тапырады бір. Юреппин, совет полковникне сонавлық кролик вырынне узы күрі бір. Мұртлатры Элизабет. Хыйнешне яланах темле тумахынахны хирург хальхинче уйрымах хыда тырышы. Нимде шеллемері вол пациентшын. Үпке суранезіне ұста касса жилері. Плеврына тулны юна пір тумлам юлмечен тазатры. Ошран юхсадухны юн вырынне донор юннеде лэх яжы. Кислород пада влаттаржы. Кескен галазан аманны жыннасы ватма мен Телее кура тұрышны харама каймаре. Пурнышпа вилім хушынже пулзаиртне хаяр кережіре, Турхановын хватлы организмбе чаплы хирургын осталыхе шиеле тухрыш. Анчах хырушлых пӹтӹмпе хиртсе кайны демеш укха сен аллине лекне полковник авер группа авергруппына мерсетек на партизан отряджын командири иккенне пелне булсан, немішсе мына кышт цывалзанах гестапына дытса Шакна Турханов хый делайх білет. Она уйрмах хый жумінчі документсем кам аллине лекни хыды хумхандарад. Орден кінегебе әнендері хуже дырық, әбі чынныбе кам икенне білме Анчах блокнот шине паллы тузабынызене курсан, ташмана улдалама жымлах пульме. Эх, ширан херенче тына чух немешсем келіне курсанах, она шыва ывтмалла пулны. Хама хайыплы, пожырған жывыл. Вăржыра кашны çынах велме аманма та пултарать, Владимир Александрович та çав хăрушлăхсене сыне кәтсейлме кашни замантрах хадыр пулнă. Вилсен, әшім хелім вешленет, амансан тузан, қытқыслан айткына тені был. Суранланны партизан тыткына айлекме булдарать, ку уншын вилемренде хырушырақ. Анышлы операция хышын тына кірсенех, Турханов не сисреде малашне мен думаллы шинчен шухшламады дынчы. Тыткына лекне кере жүпіт нене тер вылышыра. Совет чиннизен чере тапма пырахичен тышманба крешмелле. Анжақ кережу тірлерен булать. Пересем пуш казан азапландарне сазыклар мазыр түссе паттырын вилеші. Куда кережу, міншін десен, совет чыннен хур жібек шіріп характері тышман чунне пузарать. Фашистсене урық сейін дума май келмезен, эбіде шапла виліп. Анчах ку активлы кережу мар. Хамыр вилнепе тышмана нихшан да шӹндерейме бір. 1 вара ына шемірзедік малла. Мін дума бұлдарып хай эбі ура жіне тұрзан. чын чынчын патриот чәрей табат болзан, совет салдаге түткінра да фашистсене содырдума бұлдарад. Эш хадірізіне шемірні, саботташпа диверсизем дуны, лагерді ергізіне пысны, майлы вғытпа ұзы курса сене влерни, шаксем пурте тышман вене хавшадашы. Анжақтаку фашистла Германишын пызықсейін пульме. Пуше чәрі жүх, выл пурбірех вұршы выршма пырағас шук. Вілле хуржесем соқнышын уба пыл вырлама Немішсем Немешсем ытти халықсыне чаратма чарынчыр, візен юнне урых ан юхтарчыр десен, фашизма шапсар қатмалла. Куэже вара тыткынришінзем мар, иркри кіре жүйшізем кына дума бұлдарашы. Шавынба манын мінледі пулин иреке тухмадырышмалла, шуғышлары Турханов. Вишімеш сыпык. Георг Флеминг нихшан да политикаба интересленмен. Университетра віренне жүх, онын юлдашызем пуғызембе митингсіне жүретчіш. Сазы жидитчен кышкырза давлашатчыш. Терлі ялавсе айне тұрса, е пірбірінбе, е полицибе жабышатчыш. Выл келінчен тұхмазыр кінеге Лабораторисен Лабораторисенче эшлетчі медицина факультете шумінчі клиникра хызене деген профессора операци дума бұлжатчы. Ман стихия политика мар, наука теме юрадачывал юлдашысем тірлі чэн цэн тузан. Эдемлехе хуладырых ялап шеклесе жүрені мар, скальпель тытма білні шеш, хырушы шыжы азапландарнын жен хыдарма булдарать. Унданба чәрегемірі пулинде флеминг хыйын шуғышне улыштармаре. Чынахта, Германире пәдем влаш фашистсен алыне күшніх үшін, тәнчере хырушы жыран бұрыне аванақ сесір бал. Анчах скальпіл выхватне шавшавах шанма бұрахмары. Шавынба ұтты палы ученый зембегех нацистсене хиреш пір сымақта тұқса қаламары. Чума, халера тада шатра еші хрушы чирсене наук кышендерчі. Вғыт чицен фашизма да шендерішха, шуғышлары профессор шыра. Пәдім халыға азапран хыдараган тухтырсен әжі мар, политика деятелесен әжі. Врачын уйрым азапландыраган чир жірбе шеш кірешмелі. Шак шухышына таврара бұлзайыр деген тискерлехе кығыртан сазы кылармазыр тюсме вайхыват пачы. Анчах авзан-авзан хуржы да хужылать. Фашисем кыларны выршы эдем йхне еплесиен күнне курсан, Флемингта тарықса кайры. Капла бұрынза пулмаш тер валышыра. Вәзем әмір-әмір эдем ырлыхышын керешне наукына шыварлықлар іште ирзір іш Нацизмба кӹрӹшме ман хевде унба бірле преступление тума кымыл туртмаш. Ташта да юн юхать, ташта да и жердень чиржерден сывадасшын чунны эдем азапланать. Шапла бурны чень, вильни лайықрақ маржи. Политика кережевне ман, Флеминг нихшан да фашистсене сыдырдума шухшламанчы. Варшы тухнаранба ун пушне шамнашкал шухыш пыра-пыра кеме бушлары ман тыван халықын чи хырушы тышманесем узы курашы. Тәрлі фюрер асы ватныбе, эбе візіне, малашне де хызен ирсір әшісіне туса бұрынма бұлшадып. Аставкына тухма закон жарать. Епле хыдыласшы фашизм танадынчен. Піррешешмар ыйтнывыл тывынса сашитне чух. Пуринчен ытлана Элизабет едібек ерлесе жүріне хыды тарықтарнычы. Шавна чыдай мазырах фронда яма үйтірі. Унда ебі жабадуқны шар пушлы хізіне мар. Ахаль салдаксене вилемрен шыласси жингрешме бұлдарадып. Тень эбе паян вілімрен шылын захварны салдаксем, ыран немеш халыхен чуненче тискергайық вратны фашизма тубы не хурыш. Әметленче выл хыймерренче Флеминг профессор нумма ют живра булса Оксфорд 3 университетра хисепле доктор дипломе илнне. Сарбоннара үпке чересене хирурги меслечбе сеплесе шинчен лекци вуланы. Колумбия университетчен клиникенче операци туны. Швейцарире темеше хутта канны. Италибе турці Турцибе Иракра Тада иги Петра авалхи палксене курса жүрене. Совет союсне гына күрман. курман. ба унды пурнышыне буржуалы пропаганда сірімбе минрене интеллектуалсен кужебе пыхны. Фронда келечен онакамда бұлі немішсембе шабышса манна совет чинныне зеплеме сәнне болзан, выл нембе де келешес шукчы бұлі. Варшавара фашистсем мменнь хытланнине хый кучепе курнны хышын, вăл Гитлер çарыпе çапçакан çынсене тада да хизеплеме пучларĕ. Çавăнпа санитарсем совет полковникне шеклесе керсен, гестапо агенче хыйне сиен тума булдарасыне пăхмасăр, ăна операци туре немеш офицересене сиплене пекех тăрăшса сыватма врачсем ирхине канма Флеминг профессор да халатне хыврде хваттерне каяшшинчче. Шыбақ шак самантра она хирурги уйрымен шефхечінчі. Дежурство епле иртры гер профессор ыйтрі бушлық. Ергелех гер майор хуравлары Флеминг. Вище операций турымыр, тывады шиннын суране сене шихрымыр. Аманнызем мінлешінзем, иккеші офицер, ыттызем салдақ салдаксем. Офицерзенчен пірі вырыс теші чынахи. Чынахах, бир она уйрым палатына вырнаштардымыр. Мінлешін выл. Полковник, Совет Союзен герои, аге унын жізем. Пушлыха әнендері хучыбе герой грамоттыне таржы дұқтыр. Германия шарын зенче, херлі офицер офицерзіне зіплеме чарны жінчен илнәнде изір – Шак полконига мменншен хамыр госпитале йжындыр сиввен итршеф. Суране пиде интереслі бүлчі. Унбек шынна сыватса күрманчы. Шавынпа шәне меслетпе операция дуза Хывырах Хывырақ біледір. Шәне меследе хамыр жінзене чух, тіріслеме хыружы. Хальхинче эшонзан, кайран шав меслетпе нимешсене сывытма пульчче. Шавы Унсыр бушне аманны вырысын чене пызыкки, тада регализем нума еде шуғыжа Сыватсан хамыр майлы шавырма пульмеші дерім. Кушне мычлаттармазыр тыттарчы профессор. Темле жав, шеф. Кашкыр темчул тұрандарсан да врамана лақпыға теші. Куда сывалса житсенех херлесем батне тарас Апла булмады булдарать, шинышне керсе курма жүгінде. Анча хамыры идеологибе теплін палаштарсан, тен чынахах пирін майлы шаврыне. Историре унашкал тәсліхсем сағалмар бұлны. Власов генералах илерак. Юре, ебун бірге жерде калашса бұғып. Пұшлықсем хиріш бұлмазан, апаланса бұқма бұлі. Вырыс полковникне фашизм идеология бе кама хужас тедір кама булдыр. Элизабет Штокмынанде, ундан ыста пропагандист перін хужыра урық шөк поле, он бабырле пелік шул лаш ледіп. Шак хужыра вл мана тәнжере мен булзайртне жіне тәріс пықма вірентірі. Фронда да әбі выл тұрышны бек хамерікпе келдім. Шын сисмесле вырттын көлчі профессор. Ыры ғанаш тавда бұш, фрау шток мына шанат бар. Әже тыдындыреппен, келшрі шеф. Аманна тышмана шабыжу хиренче тупсан фашистсем çавындах персевелерешші, е тыткынри зэнь лагеринчи лазареда вырнаштараші. Унда Турханов пек Евраманны сыватма майшук. Шаванба совет полковникне шеф госпитальре хварма ирік паны флеминга хыды хавасландарчы әнде уныншы шаби маналыра. Чириде, Үтті органезем де аван аванышлеші. Хама да чармандармазан тепре руйықран строя вырадып. Варавыл фашистсене тень маншында таваре шуғышлары профессор. Пурныш улжынасы тірлі сылдавран келме бұлдарад. Флеминг профессорын пурнышне совет офицерне сеплеме келішні тәпірен улыштарчы. Әлікірек унран хыйын таланчыбе узы күрма білмен тіліндерміш тесе тұрықланы хале халі пірлешлеген юлдашызем тұруға хизеплеме бұшларыш. Шакнавыл хваттерден канза таврынны хышын мана ырланы деші. Тавдабуш сире уншын, гер профессор. Пуштайры Элизабет она курсан. аласан галасан, унбек ырлыха сирден кэтменчи. Міншін, азырханарах үйтірі тұқтыр. Міншін десен, мана темшін кураймастыр. Мана бір унчинчен, фрау Штокман. инші три дылра бұрынны жух болны. Онда вәт пуш тілінче вилім явынмаш. Ятлашма, выршма да, пөрбірне тарықтарма да бұлад. Фронтра апламар, біріншін, кашны пуріншін тамазан, вілімрен шылынса юлаймын. Малашне шапла бұлмадыры жыбыр. жы сестра. Шеф шансабаны әже манын темледі васчы. Гер профессор тарғашын пұл жырғамана. Верендер күдар тузем барыр. Эбе вет большевиксембе алашса гурман, тада вырыслада да білместіп. Те онлане эбе те онлансан да хылханада чикме. Чималдан пирінен авилім реншылас бұлад. сывлыхе мін унын баян, тана кәней. кашхи бекех, температури кыштах чакныда, шабах час-часах водырды хыра жидеть. Эзір кыдартны емелсіне шыв байырылдерсе малекет. Тон білмен бірге абатта жимеш. Шабахта унышне вичі ғучен шымарда ядым малашне те çаплах тывыр, тывады кундан кризис иртмелле, унчен тына керейме. Профессор йынышмаре. Турханов чынахах тывады дал пурнышпа вилім хушинче азапланса выртны хышын, тень кушне ушрде шывеш терме ыйтрре. Выросла білмен сестра она анланмаре. Шавынба Флемен качынсы келчі. Леші шак хыбара тембеге хебіртері. Матур полковник ырлары профессор алатымаресене тәрслене хыщын. Чи йывырри иртсе кайры. Тухтыры хушныне тәплен туза бырсан, хывыртсывал забырас Сибирги бір тейкленместіп. Эзир немешле калашадыри. Турханов тюре хуравламары. Выл сестра хыне ымланманнынчен тыткына лекнене туйры. Халя профессор самахзене илтне хышын, ун бирки икленмере. Мін думаллаха мінле шанчық юльчі пурнышыра. Шағы досене хуравлас десен, нумай шуғышламалла, пілмелле. Унын вара калашмамар, шуғышламада вай жетмеш. ба шывыйца ішреде, тадақ танне жуғатыры. Пиренбе калашашын мар, юрий тәлерзе бек бұлза выртмашшығу, икіленчі сестра. Апла бұлас шук, келішмері тұқтыр. нумай шуғатна тада операция ете шымыл Вăйхале чăнахах йăш сащитненде. Шивырдыр, кандыр. Ыйхыпа лыпкыкану уншын темле мелрен те паха. Çаввă хытрах кучран анвы жердір. Вырысем чӹррен тыткына парынашын мартен не илтнне пуле. Куда перін алла лекнине ынлансан, хыйщине алыхума пултарать. Шавынба хускалма, суранне çынхнă бинцене салтмаан барыр. Мен тумаллине хылыр білеймезен мана жөнер. Гер профессор. Эбеш ынмассенчен шекленме бұшларым. Шак полковника хамыр майлы шавырма ұс шедерсен, шеф мана тимір херес пама больчы. Вол берейт лешін марбек туйнат, вара тұрышны харама гайы, нойкышматыдынче Элизабет. Хыюлырақ бұлыр фрау Штокман, хавхаландарчы Флеминг. Эзіріна хавры шуғыжа мар, Гитлер шуғышне калама хадырленедірвіт. Аслы фюрер сымахе чулада чунгердеть, тені білс. Пирін пациент чулмар, чәрішін. Шавынба, чын сымаха итлемезір еплет чаттырға. Тұрышыр, аны келенер, вара темір херес, сирін көгіра кабырлада дех. Кадык ослохирарым хыйынчен мышкыланыне сисмере. Профессор самахесіне пірімбек әненчі. Вара аманно офицера ятне тузамар, чынахах тұрышса зіплеме тытынчы. Суране сывалса забынымай, Турхановын вайхалі худшын забычы. Чималдан бұл хый бұрнышынче юлашки вғытра мін бұл иртнене азы Юлашки шабы жура мана аманны иккен шухышлары Шыбақ партизан зем хышын ішсе ғайма шыва тене чух, игі фашист чула пюлнячче. Эбі кішне де автомат берсе вілердім. Анчах візенчен пірі пұшалне кіріслеттер ва Шава мантнынде мана. Шапла тыткана лекрім. Эбі ташмана парын ман. Выл мана тон білмей пулны хышын тыткына илне. Апла бұлзан, немешсен алдыне лекнешін манра айып шук. Парыныман салдак малашне де шабышма булдарать. Манында шаплақ тумалла. Сиплеген врачан чир епле адаланныне пациент сылық сыназа типлен шырмалла. Шынын сылықе госпитальре выртны чух мінле бұлныне гына мар, иртне вғытра мін бечірлініне де кытартмалла. Шавын ба тухтыр унран, әлі кышта да мінле бұрын не де ыцаблет. Турханов калашма бұшлазанақ, Флеминг профессор да жаплақ туре. Малдан вăл пациентчепе паллашы, ундан ыйтусем паматытынчче. Тышман тылне каякан çыннăн контрразведка аллине лексен тусан каласа пама ядарласа хуны суя биографи пур. Ына легенда теше. Владимир Александровичын унашкал легендасем темеше те. Халі вăл тухтыра візінчен пірне каласа бачы. Шаул легенда дырых, вăл тұғы шулдамар сағыр жол маларақ шуралны булать. ба хыды нажарланны берке волчынахах асылырақ пек курыначчы. ба шын межеріне сынран бұқса білме құнықны врач та унын шөлі берге икленмері. Шереме шитсен офицера духны денебеде дұқтыр шымылынақ Пинде тăхăршăр вăдырмăш чулда Китай милитаристчсембе малдан взвод, ундан ротта командири пулса тюр килчче, пәррреммеш ордена çавăн чух пачш, Тепр çулдан Фрунзи ячбе хизепленеген шар академине вренме ячш, Ундан вăдăр пиликмеш çулда врензе тухрымда каллех инчет çевел тухышне лекрм. Унда Япони самурайзембе иге хут чапышма лекре. Хасан күлли патенче шабышнышын тебір орден бачыш. Халхин гол шывихерінчі шендерю хышын герой ятне елмедевішлі бұлдым. Унзыр бұшне мускава күшарчыште, азна академире шары жібе варжы искусствен историне вренме хушыш. Шапла юлашки твады шул, аслыш кулдаш лезе бұрындым. Нумаях пулмаш мана Германибе Польша хушинче пулза варшызем жинчен шинчен шырма хұшыш. хушыш. Пулас валли материалзем пухас кымылба фронта тұқса келдім. Анчах пилот бе пирен самолет кирле аэродрома туваймазыр Варшавы тілінче вешме тытынче. Вара ана сирен зенитчиксем персе Эбе парашютпа онышлы секремде шабах вислы херенчи пір шүрт ишілчікешіне ансатыдым. Вара кашхидеттімбе усы курса, юханшыв урлы ішсе кашма жуғышларым. Анчах май келмері, шыбақ ширан херрене житсен, сирін патрульсен берсе үкерчіш. Тесе підерчі, хын биографине Турханов. Шамна үлтіне хүшін Флеминг чири история ішіне Германия шарыбе шабышман, пирен туман, национал социализм бетте плен паллаштарсан хамыр майлы шавырма шанчык парать. Неміш зембе пер данах сиплемелле тесе жирнысымақсене Турханов хыде вулама Кешех эш херзе кайры. Чыннебе варавыл юптарури, агыш шырттан, тада рак, Тиев турттарма хытланна еверлі пулза тухрре. Совет полковникне Элизабет фашистсен танадыне кемейлер дейт, ккына жавында жаклана сінжен хыдарма дырыжат, Турханове хый тытканран тарма мметтленет. кашны хый йеннелле турдать. Фрау Штокман ирхине палатына эмелилзе бұрзан, пациенда сывлық сунат те агитацилеме дыдынать радио байтлен юлашки хыбарсене каласа барать. Германири пурныжа ырлать, ба, расизм теории бе паллаштарать. Владимир Александрович вăл не хиршлемеш, ытлаши йылхтарса шеш, чывырса туза кучесене хупать сестран пархадарсыр әші ұнас шукки бирги флеминг пір самантлыға да екіленмен. Шавын орден орденсембе герой ятне илме бұл булнышынна тышман майла жавырма буласыне Элизабет Ерши тымзайзем кына шанма булдарашы, тені вылышыра. Шабақта большевиксембе фашистсем хушинче епле ұйрымлық бұрыне білме интереслі. Торханов хыне мінле тытнинчен пӹтӹм совет халыхе мінле юрыхлыне туйма булать. Ковара немеш халыхне ыран мін кетнене пӹлсе дыма булыжы. Шавынба хамыр пациента лайықрақ сынас. пе профессор Торханов вырдаган палатына час-чазах керсе духма бушлары. Элизабетран унчинчен кашны гуна хыйца пелчче, тада хыйде пациентчепе нумай калашры. Паллашна чухыне вырши историне тепчекен тенерен Владимир Александрович Авалхи грексембе римлянсем епле вырши вырсны шинчен ытларах сымахлары. Профессорына кучухнехи медицинын уйрымах хирургин шидиневесембе паллаштарчы. Шарчелхибе кына разведка туны теме булать разведка дұшман мен дума қадірленіне, мен дума әлгірніне тада әлгірейменнене пілзедіма керлі. Немеш ученый бе бұшлығы де пір-бірін шуғыш кымылне әмічізімбе планезіне білмедірішіш. Теміш ұхуд чапла күжа күшін калашнық үшін Турханов хыне зіплеген нацист марине сесірі. Леші шавы хытра хын пациент және фашистсем майлы шаврынас шуккене анланчы. Варавызем бір-бірне бір жуғышлышын жінзембек хизіплеме бұшларыш. Бірекінші профессор халатка сенчен тывады бая хушлатны худ листы турцагыларчы. Полковнигына тюрех палласа илчче. Волына партизанзем Варшава çннесемпе уйрылнă чух ертенні митингра тухса калама хаттеррленнне чух хыяллипех çырннчче. Унда хыйнь отряча çур çул хушинче мӹнле çӹндерюсем Миче меше влернине, меше танкпа автомобиль шундарса яныне, меше пуйса чугунчул шинчен дивандарныне тада ытты шамнашкал эшсене ергибе хазыннычы. Шак хутлисты ташман контрразведке алыне лексен, Турханов хыне мін кетнине сесірде келбек квагарса кайры. Профессор она анланчы, анча хын туем сезімне нембеде палыртмары. Темле рапорт черновике булас, тере лыпкын. Хывара операция делешіне хума хатырленне чух, хывындарны вғытыра кыларса илнече. Кирлі булсан тавырса пама пулдарадып. Кирлі мар булсан, ыйтуллын пахры Турханов. ярбыр. Вол сиреде переде усы күрес шук. Тереде Флеминг спичка жутса худ листыне шундарчы. Ундан келне ушна форточкаран шилбе вештерзе Ытты документ жіземішта, четіреген сазы бар шыппын ыйтыр полковник. Орден кенегебе герой грамоттыне госпиталь канцеляріне бамалекре. Парти билечебе нендерю худежіне онзыртран эмел ядымда, онда мәншірні палырми бұлныран шунаган камагана бұрақырым. Шак хыбар сире күрендер жі бұләнде, көшізімбек күна көлчі флеминг. Шук, пірте күрендермеш. Маншын халі пушым шылынны баха. документсіне візіне керлі жүхнешінерін тудармада булать. Сире күншін чүнчірерін тавдывадып. Візем бек ыдарлы күлчішке пәрбірін алыне түтсачы мұрдарыш. Неміш бе шивых паллашны хышын Турханов тытканран тарасым мәтпегіна хавғалынса забурынчы. Те кеп мар. Вăл мана пулыша тех. Халі сываласы кына юльчче. Ура çине тăрсана хам эмменнде пурнышлама тытынатып, шухышларь вăл. Шанчык пурыне эненекен шын тәрлі чирчіріпе хватлырақ керешет. Госпиталелікнеренбе шуру хиртсен Владимир Александрович малдан вырыншинче лараган бульче ундан уражине тымада бушлары. Сывлама кунсеренех шымылланса бычы. Кығырыратны де педе Маттур, ырлары бірекінже доктор көгірнет тепленетлені хүшін. Эбір шухшланынчен хывыртрақ сывалса бұрадыр. Совет чыннызен елі жапла. Візем пуры жеде график рабартнынчен маларақ туза бұрашы. Шүтлері полковник. Шавна була перін кәжек уйрылмалла пулі. менжен сывалса зене госпиталь редыцадымашы. Пәрізіне струя давырашы презіне келе ярашы. Сирин тытканры шаршын незен лагері бешір лахмалегет пулмалла. Чанахта фрауш Штокман тұрышны харама каймары булсан, Власов генералын чарнелек меде майбур. Эш шапла вишленме бұлдараса, Владимир Александрович тақшанақ пәліне. Анжа хывыл тышман планебе келішмен. Судын жүксен шарне вілерсен декаяс шук. Тытканры зин лагерін пурнышта ына пача хиліртмеш. Малашнеті тыван шыршывшын шабжас тесен ран тарасы кына юлать. Турханов хызем калашныне камда бұлін вұртын итлесе тымашшы десе, ұшса сабықрыде профессора хын шуғышне білдерчі. Польшыри подпольчиксем хушынче паллаганчынсем пур. бе хвыртрақ шығынасчы. Варавесем иксіміреде, нацисене хырушла әшсем дума пулышса бурынмалла буласран хыдарыш. Флеминг шухыжа кайры. Шакнашкал калажу пушланаса выл такшанах кәтнәтчі. Анжақ полковник хыйне Гитлер дышманезем енне кушма жінесі азада келменчі. Шағынба выл малдан шуғалса кайры, ундан пушне енчен енне суллары. Шук шамрыкшин. Мана чир жәрбе шабышма кына вірентне. Эбі вет пыжал бемете білместіп. Шаванба партизан енне кужасы манран пульме. Шитменене паллашаса да эбір суран малла бұлныран кына паллашымыр. Пірле шабжас тезен, ман шутпа онсыртран балашны шиделіксір. Онсырын бұшне пірбек шуғышланы, пірметпе бір пір идеал патне турдынны керлі. Иккеленчі профессор. Эбир иксімірде нацисіне пәдім жүндан бір. Нацизм вұл, неміш халыхен тазай үйді жіне тұқсаларыны шыбанба берек. Эзір хирург, үт тазалдыр дезен, шыжы даврашне қывыртрақ касавыт малыне аван біледір. Апла шавық барғадарлы әже пірлетовы бір. Эзір скальпілбе, эбе пұшалба. Келешедірі профессор юлдаш, үйтір полковник. Кутаранчен Флеминга нигам да юлдаш тезе чӹнменчче. Пірремеш худ совет партизаня чӹнчче. Куунын кымылне тада ытларах Херлизем юлдаш теме пучларыш пулзан, чынағақ чынахах вӹсен чэнь, туузы пулза тыдым марши шуғышлары тухтыр. Мӹнь тывас. Саманы çапла, кам пиренбе мар, вăл перехирш, тещі. Фашисембе бірле пыма келішмерім пулсан, вәсене хирш бұрасы ккына юльчче. Шанныжын тавда бұш. Турханов аллине тытса чымырдары профессор. Ыват пужымба урых яла вайне пырса тұраймып. Анчах щиитнне таран хывыра тыткынран тарма пулышып. Пирен стратексен шучепе херлле çар шивых вғытрах Варшавышын тадыклы шабы Шаванба госпитале Катавице хулыне кужарашы. Келешедір болсан, шул шинче сире пірбір сире андарзақ варма бұлдарадып. Келешмезір, хавасланза үклі Турханов. Эш ондыр десен, манын госпиталь пижамине пірбір чугун шул шинче шлеген рабочий дербе улштарза тұғынмалла шеш. Энен керю керлі мари. Туп мамай келсен пиде вырынлы бұлетші. Документче пурри пурда узу курма май келеші. документ, қызықланса үйтір полковник. Вишім кун госпитале тудар легионенче службратыны офицера елсе келчіш. Зенитлы снаряд кадыке пушшым мене шәмірнепе тона кемесірек вілсе кайры. Документчізем тұрық, легион штабынче ішлене вербавщик пулны балырчы кунда Кенигсберг келце келсе хулыне командировкана кайны чух шуламай чарынны булны. Хывыр тударла ширым вадырсымах вренмел мелгерсен шав вербовщикын хучесембе узы курма Тударла пілейдіп, кыдадыр хавызіне, ыйтры полковник. Хватерде бұдарса усырадып. Легионерсем Германия чарынчи ба жүреші. Офицер мундири тубасы йывырмар. Хамыр кастелян шалынче детемін жүхлех. Кирлі бұлзан ұнран илі бір, тері профессор. Тываттымыш сыбык. Легионер документ жүзімбе ұнышлара хузы күрас дезен, шау судын жүксен шарынчи ларудырува күшта бүлен паллашмалла. Шавын Батурханов сестраран легионра дыраган хажатсене тұпсабама итрі. Ара візем сиремен дума кирлі, тілінче Элизабет. Суалса житсен шау легиона бұрзагіме май келмі жидетіп ыдарлы кульче Владимир Александрович. Кеме бульдеха эсир тударла білместіршке. Ача чухне вренне. Шак калы фрау Штокман хын шефне шав гунах білдерчі. Пидя ван ырлары лежі. саягай маре. ба пір каварлы пулса ішлеме келішні жінчэнь подписка барзанах, эбирына тудар легионне ярбыр. Унда ерге шукки пирін командование тақшана хыды пұшырхандаратчы. Тен чак полковник легионерсене пір-бірінбе харгашма чаре. Веші кундан Элизабет палатына тударла хажатсем шіклеме бекілзі бүджі. Анчах візіне тіплін болса дұғасы пулмары. Савынар полковник кышкырза те тебір ирхине сестра. Тене хамыр жіне снаряд е бомбы үгесрен пулат бірінде. Арамень пулна, выршы бәтмен бүлішке, хыбаланса юкре Турханов. Вырши халейх пәтмеға, тудар легионне керес шанчыға анчухадыр, әбі сире уры хыбар білгерешін. Мінле хыбар, пире уры хыврана күжарашы. Ышта! Вартынлық, пюрнебе юнаре фрау Штокман. Тебір секетрен госпитале пуйсшіне дейме бұшлашы. Кунда серінбе сывбулашма гына кетім сылбулашма, серекундах варашим. Вăхытлыха шеш. Ирхи тышман лётчиксем чапла чапла аса йыврамантнă. Шаванба хулари ыста хирургсене пурне те Флеминг профессора операци тутараççĕ, ытти врачсене на пулшмалла. Мана сестра эшшесене тума хужаççĕ. Вара изир пиренбе пыраймастыри, Май келмеш. Летчиксем самолетпа лешсех варма бульчеш. Шапла вара ыран сире хузаш детпір. Профессор унчен лыпкын кацелар махушы. Шакна илтсен Турханов Шул шинче тарасы пулмары шухшлары выл. Шел, әмедім пурнышланма бушлы чинех пычланчы. Тепре жедыдынма хыжан май кележі. Элизабет она мменншн сазардык хуйхы бусныне хыйне майынланчы шавтереех манран уйырлас келмеші зирін, сыбылан заитры Хамран килні болсан, пір самантылыға да уйрылас шукчы, күшне тарттыр Владимир Александрович. Анвыданыр, эбі хамда сирек мылларым. Фюрер чарман болсан, тен пірре курсах юратса бірақ маллатчы болы. Антелендерір, варавыл, есір мана кымылланы не біледі. Вұл сене таза ариц юнне ытты халықсен юнебе худыштарса варлама жарат. Пирін Юрі, бұғыны Юре, пығыны біреппен. Тереде полковник сестра енне Шабақты шаврынсаларчы. Шабақтатлашан гуляныр. шуғыш райалынақ сиренбе болып, халі ұйрылы бір, тепре күречен. Шак сымақсембе вұлхын яланах эмел шыржи кереген аллыпе полковник шүшне тұрмалары де айыба пәжік хиража бек хирелзе ғайры. Ундан палатран васказат шупса тухры. Чуна хумхандарыған роман күлчі Турханов. Хыды ерін кышт кына хыса ямарым. Чун иллизем де юрату шинчен сүбілдетме бұлдара шейккен. Ват мыскара. Шак вхытра урамра правуз шăхырне Балконик чүре жерен бұрза пăхрре. хап хабатне херлле херес паллисе мӱкернне вагонсенчен таракан пуйс пырса чарынче. Кешех санитарсем госпитальрен йывыраманны çынсене начылкапа çклесе тухма ұтма утма пултыраганнызем список тыцадраган дежурный врач кыдартны вагонри вырынсене ешін бұшларыш. Ыштады болсан пыданса юлма май келмеші десе, Турханов тавралла бұқса шаврынчы, анчақ пуршырде де неміс часавой әсем, сынчырты едібекех сезімлі сықлазадырашы. Турханова хыжалды вагона вырнаштарыр, хушы дежурный, унда хурал вайларах. Удырман хышын, тері балыман сестра. Сиревалли уйрым пере вырын хадірлене. Манран ыйтмазыр ништадан дұғыр онландыри. Полковник немдечін мере, пушне сульчыде сестра хышын хыжалды вагуна кірсі кайры. Ку вагуна сене илсе жүреме хадірленемен. Чүречізем теміррі жеткелі, тамбура тухмаллиялыксене бех пидірзейлеші. Вагон ике вішінче де часовой земдырашшы. эметленне ирекем. Сывы бұл. Хәрхүн кулса жуғышлары полковник. Ундан темір режетке видер курнаган. Кывак пәлетчіне бұқырде, тепре күритчен дезе хұшса хұжы. Херлі жары патшалық чекке ұрлы шымырзе кашны үшін немішсем хызем польшыран маях чарын задырас шуккіне сисріште, Украинба шаратны пұрлыға эшелоне бе Германия турттарса кайма пикенчеш. Шаанба чугун жолтан сисем пур жерде де лык ех. Графикран тухны бойсем кашны семафор сехечі-сехечі Станцы Станци зэм шар комендантчы зэм вута бұрақны темірбек херсегайында пур неде варшаше. закондарық явап бе Ялан Яланхи иріп ерге бұзылныбе, Варшавран илседухны госпиталет ең пуес, Катавицы хулыне вешет алкран теншетірі. Тінех вагона жінче пачықса синжен ходылдымырынде. Шымылын сывласа яджеш суранланны Анжақ майр майырдерех пулнымен эшелона нигам да кетсе ман. Дежурный врач вокзал бе калаш сабықры. Ундан шар жібе тавлашы. Юлаш эшелон патне тавранжеде, пурне де сехерлендерсе Квартий ништа да жук терывыл. Пирен госпиталь валли уйырса хуна журда урых учреждений ежынна. Госпиталь шевебе хирурги уйрменчи врачсем Варшаваран энер самолетпа вешсе духна. Анчах кунда халь дешитменьха. Везем ышта та никам да Эшелон начальнике санитарий управления бе тада вишеске тренкин Унда да ерге пызылнымен. Юлашки виші кунда хулана вуны госпиталь кушса келіні. Весене вырнаштарма пір бұшы шуртта Совет авиации чугунчул станциясе шемірсе Шивых вахытрах, катавицы станции де пәдерсел хурасса кәтме булать. Шаан бада Варшавран тезе килне госпитале хывыртрах малла илсе кайма хушыш. Шерле Турханов вагон ура бизем халтлатнебе Франция гайры. Пуэс пәгі евр авынны да темле шүллі сұртран бұрын заирдейді. инчетре шудысем мычладашы, ял ехула ларать пулмалла. Аманны туйми шывырашы. Там бурда часы бой земде, ыйхыба бе час часақ анаслашы. Проводниксем ларса быраган копперен кужа шартарса яраган шуды ярымлан тухать. Полковник унда утса бычы. Пире ұшта үлсі каяшы, ыйтрывыл кінеге вулазалараган херарымран. Ұшта каясы балымар. Халі мара витырық кірлеттерсе бұратпыр, хуравлары проводница. сыбық. Ыйхыба сұптырған үшінна немде қызықландармаш, илертмеш, хумхандармаш. Шауынба бол таврара мән пулзайртнене пахмазыр те ұдат, вара мән де бұлін пырза шабынат. Шауын хышын тень сүріклік сирілет. Эдем пушне шеклет, хайне утма мән чырмандарныне тавжырат те, унран чеберек пырынса ирдет. Пурнышрада хырчух шауын еверлі бұлса Партизан сене Турханов полковник ерце бына чухне, Савандеев капитан штаб начальникетче. Виш хытларах пірле шабышрыш візем. Анжақ кашны шабышу, кашны операция Турханов пушінжей шуралны ба бұлза бычы. Савандеевын плана ротты командиресіне онландарса парасы, тада она епле бұрнышлаза бұнне терслесі гына юлатчы. Хынче нимде хужаймасчы командир шуғыжы жүмне. Турханов ызыбе бұрынат. Тетчі жун біргі хыжы бірезем. Хевел жуды үксен уйықтат теттем каша шудатат Шинзем шаплагаланы, е шуғышланы Иван Петровича күріндеретчі. Шавын башта прихудсене худсене пырақса командиры жісіне тыдынас келетчі оның. Пірехенче вылчыдай мары, отряд командирі бе замполида ун шинчен ұшынақ калары. Шук Савандеев юлдаш тері Турханов. Ротта командирі булма кашны офицерах пулдарать. Анчах штаб начальнігінішне санран лайықты вагане пирін отрядра урық тубенме. Эшле, торыш, гитлер жарне шемірсет токнышын, кама тав думаллы шинчен шуғышланы санада азын мазырхы вармеш. Замполит та шак шуғыжа ырлары кына. Июль вежінче отрядын Пербай Варшавына күшсі Кельцевай вотсвинче пуреде шәршін наяқын шеш үлчі. Шәршін пәчік марынде, анчақ саванде фаллинчи шынзем хушынче, суран небе тірлі чирчірбе зем ешлічі. Тебіре бұлсан шалда қаптыраза үкмелетші. Анчах Турханов шкулінчен шыранса духны савандеев пуш ұсмары. Партизан Партизанзенчен та пужарулырақ хизене суйласа илчіде, командиры жізіне тузабы мағушы. Шапла Польшыра жабжаган совет партизанезен ешне Савандеев отряджы ятлы шэне отряд хужынчы. Херлі жар вислы кашса, Сандамир хулине ириге кыларны денне илтсен партизанзем тыван шарба бірлешме васкарыш. Савандеев хэн отрядне хевел духшне левас казах херце Анчах херлле çар пулас çапы çусене хаттеррленме, плацдарм туны хышын вăхытлаха малалла табынса пыма чарынчы. Шабыжакан шарсем пір вырында тона чухне фронт линия урлы кашма уйрымах йывыр. Халі те шаплах пульчче, Партизансем кемежі ученде сандамир плацдармне тухма хытланса пыхрыш. Анчах эшін маре. Шаванба отряда каялла илзі каймалекре. Эх, йывыр келчешке унчухчы бар партизанисене. Гитлер шаре унчен ялзембе хуласын кна дратчы. Хале вырмансене де пырса Шулдырық Шулдырых шар колонны кашны удымрақ полицебе жандармери постчесе. Патрульсене систермесір шүреме кунчу чудыбе кынамар кашхи тетімре де шитрі. Вырынде хрешензем булшман пулсан, Савандеев отряджы Свентокшиск тывезем хушинчен темле тухатчы калама хень. паляксем поляксем абатчимиш парсатычыш, шулда кыдартрыш, карательсем шивхарны неде вахытра білдерсе бычыш. Партизансем талыгэ бэ куш хупмазыр утрыш, шабышрыш. Кашнын черенче тыршмана курайманлық вучехемленни тада чыржыва пәтем чундан парынны нумай пулышы. Аманнесем çапы журан тухмашы, шӹре үксен те чыры туйми булмасыр хеш пыжала алыран жертмеші. Шапла игерне юн тықса шапышны хышын тень, отряд кунен шерен ерлесе бұраган карательсенчен хотылчы. Келтсі хулынчен шүршір енче енже кашлазалараган пызык сім бірмана бұрса бұзық Херле шарба бірлеше сімітпе, пушланы похуда тахышы шүтлесе экскурсия тесе пиде хакла экскурсий. Базран тухасумен кашни партизан налынче винтовка е автомат Граната Гранатасем пиши пишихирен ярабай еврех шагын задратчыш. Унзыр бушне танксене пемелли пжалзем. Пулеметсембе шымыл минометсем де шиделіклетчі. Халя йывыр хеш пыжал пачах юлмаре. Винтовкасембе автоматсем сахалланчыш. граната гранатасем пәтнебе бірех. Вылда юрэччы йыш сайральчы. Игернере отряд вăдыр више çын чухатрре. эш ынманнине пілесімітпе Савандеев командирсемпе те канашларе, ахаль боятсемпе те калашса пăхрре. Хăй телленде нумай шухшласа Пызык çухатусемшӹн никам командира айпламаре. Шабах Савандеев хăйн янышне туйрре. Фронт линии урлы качма васкарымыр тавшырса илчывыл. Херлі жар хүтліхне хвыртрақ бір задыма әмітлене свырне, на атышмана шымірсе тықма бұлшмалладшы. Пурнышра тыванцем пірне бірі бұлшса бұрашы. Савандеев отрядне халық шары пулышры. Келтсе шәре ячбе хизепленеген бригадыран шар хадіресем ұйырса бачыш. Шабы жыра жуғатны юлдашсен вірінне тытканран тарны совет салтакесем ежінчеш вара отрядра майбен дисциплина шерпленсе Игер не хадерленне хышын партизанцем коллег тұршманба шабышмады тынчыш. Савандеев иге взвода шивыхри станцине дабын илсе қайры. Шак операция иртерме тахшана хадарленме дыдынныччы. Станци пызгах марчы. Шавынба она хүделеген немесен шучы де вунсагыр шынран иртмесчы партизанзем тышмана цен ирцен бұрзадабынчыш. Шандалық уяр бұлзан да, ұйық жүк біргі кашы самаяқ тәттімчі. Шавынба немеш часовойызем тәттімірі епшынса бұны разведчиксенен вғытра азырғаймарыш. Орц комендатура шүрджі батне чупса шитне партизанцем уже жүречерен темеше граната выргындарчыш. Шав вғытрақ разведкари боецем тұшман часовой зене перебере иккіміші взвод боетсем, бензин тейене эшылына табынчыш. Кәшек вудхэм вудхем шунмады шунмадыдынчыш. Пужар ыты шылынзем шине күшрі. Патронзем бе снаратсем тейен вагонзем шыр чытретсе сірбэнцэ каяшы. Хызенешне туны хышын, ши шивыхри вармана чупса Шак вахытра станцире шар хадірізем тейен вагонзем гына мар паггаусембе тірлі складсемде хімленсех шунма бұшларыш. Ергеллі табак туртманны уйы хиртрі. Пір ешікте бұлейін пирус тупса туғастенечі. Трофей сырақ таврынмалла булать, Пыжырханчы партизан зінжен бірі. Вуны винтовка ба автомат турца илдемер Ку тада трофей мари, келішмері бас Авандеев. Вол да трофейінде анжақ туртмалды тембегек керлечі. Епле телей бир. Нембедел планаймар берушын чунаганны. На, аннайгыш, сигарет пачкиды таржана юлдажы. Вильна фридзінгі сенжен елдім. Хам еріне деп, әзі торт. зэнь базы вырнашна вырмана жидес пулзан, анлы юрлы кашмалла. Ун херребе шоссе зылза вырдать. Шулдырых автоколоннызем час жазақ жүреші. бе жүдібе унда загіме хұружы. Партизанцем шав уй урлы тул шудул чен кашма шутларыш. Шавынба мақва сымақ марыш, тымарыш, васказах малла утрыш. Хевел жінчі түбе хімленме бұшланы вғытра пір чырмавзырақ уй урлы кашрыш. Чарынсаканы бір, привал, команда бачы Савандеев. Эх, ирхисы ұлышу хырым хырымдуды болсан, шак хымыш теме айне хутланса вырдыттым да кунебех каннын шивырыттым. Әмітленче трофейлы бирус турдашын чунны партизан. Низіп сыр хырым үпкелеші юлдашы, хыжан тұранма пәленші есі. На, чымла, шығырсым кылар жығына тепри. Шевару пұжы жүх әзі вішімсірек пағылдададын. Бөтсем шапла жоқ жоқ, командирсем Савандеев патне жүш. Базына даврынсан пурберех шеврасы булмаш. Кунда лыпқы, кан манигамда чырмандарас шук. Бәйтсем ұвынна. Капитан юлдаш, операция онышлы Вишті Виштывады цехет да перешілықмар. Тере екім взвод командирі. Юре каны бір. Кашны ран икшер жинна хураладырадыр, вара шевырма бұлдарадыр. Ирік отряд командирі. Жене жінзем шақна шеш кәтнетчі. Шерем жінен тызылса выртрыште, кәже хуп да дапратырыш. Шапла сехет ертірі, икі сехет, хевелді дүбене хбарса Никамда чырмандарман булсан, кам білет, тен партизансем кашченде вранас шүкчі бұлі. Анчах вір шырилар утыру хывыр тұлшынат, хальхинчі де шаплақ болжы. Сазардық мотор керліні сылыша чытырыцы ячы. Пыққа, пық, Чал себе тетті юлдашне часавы зінчен бірі. Мінле самолетку, кәшвеш евіштірізіне бұрза пеге ғаяла Пассажир самолеті, совет истребителі зінчен жікленнебе шыр жүмне лыпчынашы неміш хуравлары депри. Эз мінле жутладын, пошалдан берсе андарма пульмы жығына. Пәдім харысын берсен үгерме пұласын дуйнат, шыбақ левешсе Апла булсан хывытрах врадыр юлдашсене, тереде часовой винтовки бекерслет терчі. Шав замантрах партизанцем пуртизіксе тăчщ, мменнь булны ыйтрр савандеев. Пожал пене часовой, хуравлама пушланчыгына шүлде хуллен шывынаган пеллет тадыге әнчен истребитель вешсе тухрде, хыватлымы бе сывлаша четтретсе аялла Як три пирен истребитель, савнышлы кышкыр заячы кажырца драган партизан зынчэнь Гитлер капут. Унченде булмары, шүлден автоматла тубы кімзірдетне илдінжеде немес самолетжен сылдым моторынжен шулым ятлатса дұхры. «Шунать, шунать!» — кышкырза ячыш партизанзем. Чынахах, пассажир самолёте тедем каларзах шунма тапратры. Выл тлашы аяланны бирки ундалар забыны шынсене парашютпа зикме жук. Шаунба пилот шунаган самолёта тада аяларах чымтарчы. Кешех ун нура бизем шере берінчіш. Ундан вăл пудăк шăдăксем партизанзем партизанзем бұдан партизансем вырман сымзахен Шыр удымра чарын сатычы вара бензобак сербінзегі әсран зехірленен немішсем, шыре анна-анман дарма бекенчіш. Хальт, хендіх ох, бұжалдан шүлелі берзі күшкірджі Савандеев. Партизанцем вармандан чупса тухрыш. Шавна курсант летчик сенжен пірі кайла де, пистолетне темише худ креслеттерчі. ытизем пассажирзембе берлех аллысене шөлелешіклеріш. Сволч, хула амантры. Шре савандеев. Урых негамада сыдырдывайме, тезе икіміш взвод командире автоматне вырымын шадырдаттарчы. Немеш лётчигі шере үкре. Сан инструктор вырынне херле хересле сумка жакса жүреген партизан капитан суранне чуп сабычы. Телее сурани евр булмары. Пуля Савандеевын сулахай хулне чавзаран чүлерек шыйырзагайны шеш. Шавы хытра ытты партизансем аллысене шуэллешік лесе дыраган немішсене шавырса Тытқына Тыткына парынагансем вуниккен. Више лётчикпа сагыр офицер тада шуры халат тохынны хирарым. Ухтарыр, команды бачы Савандеев. Шар документ хадырызымбе документжізіне пурнеде туртса илер. Офицерсем лётчиксенжен уйрылчыш. Хирарым візем батне бырзадачы партизанзем малдан лётчиксене ухтарчыш, весен пистолетчесемпе тада тада энентерю хучесене пуштарчыш. Ундан офицерсем енне шаврынчыш. Эпир шар госпиталенче эшлеген врачсем, пирін шумран немлехеш пыжалда жүк. Документсене ухтармазырақ кылар забама бұлдаратпыр. Выр сымахизене немешле закаларе медицина службенче майор пагонезем шакна вадам шулхи шин. Партизансем отряд командиры шіне ұйдулын бұқырыш. Ухтарыр, тепрекалары Савандеев. Ухтару шынерен бұшланжы. Аржынзем шумынче чынахах немле хеш бұжалда дұбын мары. Анчақ шуры халаттығынны херарымын звод командире Вальтер ятлы пәчік пистолет тұртсағыларжы. Куда да мменнь, — Майор шіне сивін бұқсайы Хеш бұжал мари, Фрау Штокман, эзир Женевари конвенции медиксене варшыра хешпі пыжалылзе жүреме ирік паманныне пілейдірвіт, кунда мен думачиксе тухрыр, тарықса кайр майор. Аршын ушкан жепі пэчэн хирарым хүтліксір. Пистоледа ебі, хама күрендерме хотланаган чынзіне хиріштыма чиксе жүрене, гер профессор, хуравлары Элизабет. Вулаганцем шаккала журан, партизансен аллине міндешін землекнине сисрежінде. Майоре чынахах Флеминг профессор, шуры халатлы херарыме, Элизабет медсестра. Ытызем госпитальре шлене тухтырзем бульчеш. Самолет үкнешере яланах полицайзем е жандармсем чупса бұрашы. партизанзем тыткына барын немішсене васказах илсе елзекерсе кайрыш. Ултымыш сыбык. Ташман пропаганды херлі жарба совет партизаны темін темінле електі зарадь. Тыркіна лекні немішсіне пір херген мезір пере бере влереші дени, шав элексенжен пірі. Она ненегенсем медиксем хушинче де сахалмар. Шаванба Савандеев отряд жалыне лекне тухтырзем пурде сехерлинзе үкріш. Уйрамах нациссен партинче драган виже Хирурги уйрымен начальники бе аслы врачы Тада медсестра чатреве ерчче. Партиретін не бұдарма жүгінде, ына хамырдан турца иліне документ сенженек білме бұлдарашы. Вәделенче аслы врач. Сынавзенче аманны вырыс салда кезембе узы күрніне де бұлін бұдарасчы. Хамыр бұрде пірчілхелі бұлзан бұдарма бұлетші де темлешав. Хыжы де бұлін персе яратех. Йывыр шухышсем хирурги уйрымен шефтне де шултыршыбек каныш памарыш. Вылда совет чыннезембе Польша патриотчызем умынче пызыгая пакене. Госпитальре донор юне шитмесен концлагер администрацийбе калашса тадылатчче де, унда сапланаган вырысымбе поляксен юнне юхтарзае илтеретчі. Шав була, миже антифашист вғытсыр вілменші. Уншинчен пілсен партизансем черлех вутта бұрахиш. Пәдет бірек. Флеминг еши пацифиссем бүре шылас шук. Профессор енне сегірленсе бұқса шеф. Элизабет візінчен шекленет. Профессор партизансен алыне мне міне пілдерні шинчен каланне манман выл. Үттізіне берсе Мана херарыма, вілере зумен пәдім ұшқыны бен амысландарыш. Эх, кына бәліне болзан, Берлинран тұқса ғайман нембеді келішес шүкчі, Партиреді ман врач врачсемде, совет өмін өмінче айба дуяшы. ба візен земде, керхи омыр жандалық беге салху. Флеминг профессор кына лыпқы. Хы әмірінче выл пір жинна да содыр думан маншын вăр тренде шухышлать выл. Гитлера туры вырынне хураган ухмахсене сыватса чэнь, тыткынра бурынам бірі худ. Кумана шут тенчежіне урых кушпа ма вайхыват пары. Партизанзем хызен базыне кашчен шдесшінчі. Анчах Флемингба Элизабет васказа утма манны чырмандарчы. Шулба быны чух вазем ытларах аптрамарыш. Анчах вырманда аран-аран палыраган сукмак шине пырынсан, медсестра пушмаге хеснишіне берсе кая юлма пратре. Ним думада жүк, пуринге хулленре хутма Шаванба отряд тюбере шудылзан тень базына житрі. Вара командир хушныбе немішсіне уйрым шыр бүрде хупса хурал аллыне бачыш. Тебір ерхіне Савандеев немішсенчен Турцаилна документсембе баллашы. Ку әшре ына тыл начальнигінче әшлеген еврей. Лев Давыдович Зильберман болышы. Немішле лайық пілігенскер выл документсене вырысла күжарчы. Мінле жұтладыр. Малдан бе калашны узылларақшы, үйтір командир. Херарым чынце бұғыр. вұл мменнь кәлі. Штаб керсенех, Элизабет Савандеев алынчи парт да те келбек кывакарса кайрре. Пәтерешшех, шисе иртрре унын пүшінче. Фашистсене кун кадардас шук. Шпрехен зі русиш, капитан. Найн, пушне не сулгалары херарым. Кужарыр, Лев Давыдович. Хейн биографине жын, суйнышын улдалама жын, уйрым явап тытмалла буласыне астударыр. Хушре Савандеев. Малалы калажу тылмач урлы майлашын забыджы. Элизабет хыжан, ышта, тада мінлешем ере журалныне. Ашы бірреміштін жевір жінжевілнерембе толықын дәртлензе үсніне теплін қаласа бачы. Анчах фашистла диктатура тапхрынчи пурнашне асынма пучласан, час-часах тыдынма, пытранма, суйма бикенче. Фашистсен партине пегедір, үйтір капитан. Унчух партире тыман çынсене әшекіме йывырчче, эбе вара вадам школ пӹдерне хышын иге çулытларах эш биршинче учытра тытым. Табак лавкинче эшлес килмерейм, Унда анневалли де сахалчы. Гитлер шарнеде эш тубын манран кәдері? Тұрықламазыр түзеймері Савандеев. Эбе шаршынны мар, медсестра шеш. Госпиталь реяшлени негамада сейін тумаш. Медиксен тевеше сузыр шынсене сывадасы. Анжа хезір сыватна фашистсем пирінбе Пурди мар. Уксах сукырсем әмірлехех стойран Тадай Тада бир немішсене гына мар, вырсыне де тұрсақ сиплеттімір. Пирін госпитальре халі де пір вырыс полковнике сывалать. Власов шарынчы судынчыги? Икеленч капитан. Судынчык мар, чибер офицерах, тыткына лиги чень выл мускаври шар академиінче ішлене. Савандеев вршечен хыде академире вереннечі. Ташман госпитальне балаган лек лекмен тесе выл ун жинжен тепленре ғытса білме жұтлары. Унын Турханов Владимир Александрович. Шакна илцень, хыды небе Савандеев күш пушне чарза бірахре. Унымне мне юратны командирын сынары тұқсадычы. Шавахши, ешак беге онзыртран ун ятне пілнебе кына шухушлары был. Варшавыры Варшавари хава бузарны чух Турханов чынах аманма пулдарнанге. Анчах тепленрен тіреслемез рененме чух. Ун кинче Совет зембе Польшари халық шарын командирезем пірлі ларза үгертерне сон үгерчік бұрчы. Вылына кыларса пăхăрха çакăнта çуки эсир азынны полковник. Агывăл, пăхна пăхнахышăн Турханов çине Элизабет. Совет полковнике сирен госпитальре ресывал завыртныне тада кам Кунди врачсем пурде пілеші. Флеминг профессордан ытма булдарадыр. Турханфа госпитале выл ешінші. Суранне де вылақ касасы Медсестра хышын Савандеев патне профессора чынце келчш. Вăл фашистсене кымылламаннине нихçан да быдарманчче. Хале, тыткына лекне хышын çурым хыжынче гестапыри пуч казан пурты пелнибе пӹлнипе вӹсен ирсыр эшешинчен хыймен пӹлнине пӹтӹмпе каласа пачче. Госпиталь решлеген врачсем, суранланна фашистсене сыватма юнгерлі болзан, она түткін рейсовет чиннізенжен юқтарзайын нешінжен илсен, Савангеев тарықса кайры. Гитлер шарынче шапла қытланны біргі партизанзем хушынче унченек сасхура сарылнычы. Анжак Савандеев кутаранчен ирзір шын шиензіне хый күжібек курманчы. Халя хирурги уйрмен шефебе аслы врачы кутележебе чаба духны жинченилсен, унын шав чун иллизіне пәдім халығымынче явапты тарас келсе кайры. бе флеминг фашистсен ирзірліхе шинчен мен біліне худшене жырзабачы. Элизабет Штокманын аллы де юнба вараланны, үйтрей юлашкинжен Савандеев фашистсен пуриньяллы зем тазамар. Анчах фрау Штокманалли урыхла вараланны. Тереде профессор гестапо осведомителен әжізем шинчен теплен каласа бачы. Хышран вежемсерех йыдыбек ерлесе шүрени йерендерсе шидернерен фронтри госпитале гужарма ыйтрым. Анчах унран кунда да хабасы булмары. Гестапы бе манчинчен вұрттын пілдерсе тыма да кунда күжарчыш. Пырат айтха ыстын енчен вұл кадықрақ. Шавын баусы курса, тебір чух ун күжімінчех фашистсіне тума май келетчі. Юлашки вахытрасым ахран, ел романна совет полковникне госпитале южындардым Турханов ай, Итрес Авандеев. Уншинчен сире фрау Штокман Выл Вăл Игу их кайрах Турханов пирен командир булнычы. Калырха, халі унын сывлыхы епле. Чиберек темелле. Тепререр нерен пӹдембех сывал житме булдарать. Эбі на тытканран тардасшынчы де май келмері профессор Турханов шинжен шинженмен білніне. Икіжі гестапо жібе госпиталь администрацине епле улдаланыне, малашне мен нума ғышланыне теплен калаза бачы. Флеминг хышын, Савандеев үтті немішсене простуре. Візімбе калашасы Савандеева хеш шабы де пек хирурги уйрмен шефебе, врачы нумай кудлынлашса тарықтарчыш. Кашныне флемингпа кужа кужын таратса ұйтны хүшін тень візем тунны, узызыррине сисреште айба ежінчыш. Хайзен аллинче фашистсем тытканри совет чыннезен юнне тумлам юлмичен юхтара-юхтара илсе, немеш талдагзембе офицерзене сыватны шинчен илсен, партизансем калама жук хыды тары хырыш. Хайзене чуны Чунеллизем, шут тәнжере пурунма тивіш Пар пирен алла, мӹнь тумаллине хамыр плетпір, шуйхашмада пратрыш штаб умне пухынны партизанзем. Тресебе каласан Савандеевын хынде неміштене пір шеллемезір персе бұрағас келнетчі. Анчах командир яваплыхне туйныне була херсе кайны юлдашысене лыпландарма тивірі. Анваскыр, тервыл. Выход чицен мен девішнене пітімбе хейліш. Унчен пирен везен ирсір әшісем шинчен пәдім халыға білдірмелі. Мінле думалла хашак кыткысы ше. Вілерні бе мар. Алла лекне күнделенсене, персе брахны пире мар. Фашисене узы бары. Ман шутпа врач сене пурне де суда бамалла. Вара фашисен тискері жізем шинчен, хаятсен жешіріш, радио каліш, аліш, кинора Суда баны пиди вырынлы бүлітчіде, фронт линия урлы кажармамай келіші, теріш партизанзем. Поляк сенжен пулышы уйды бір. Тада херлешар да кежек күнда жетме бұлдарадь. Вара преступник сене тюрех прокуратурына бары бір. Тері Савандеев. Шитчіміш сыбык. Флеминг профессордан кәтмен жерден ұйрылмалла бұлны берге, Турханова шул жінже тарма май келмері. Вара Варшавран тухсан тывады кундан госпитальре сывалаган немешсембе пірле, она бұрнуы хулы илсе бүджіш. Шул жінчеде, де, шәне вырына шитсен де вылхы не сыватны профессорба медсесра шинчені цабілме тұрышы. Анчах тухтарсем темшін весене асынашында бұлмарыш. бе полковник санитар кыраны итрі. Весем ларса бына самолет шерейкне деші пілдерчілежі. Летчик сембе пассажир зэнші беймінлі. Палымар. Перезем самолетчебе бірлек шун кайны бұледеші, те презем партизан зэн аллыне лекне бұледесі жұтлашы. Тебір әмет тадылчы. Шуғышларе Владимир Александрович. Флеминг пулжасса кәтмешук. Тытканран данма шәнерен қадірленес бұлады. Хыбарсыр шухална врачсем вырынне госпитале урых тухтырсем келчеш. Весене совет полковникне сембе тан цеплени булмалла. Турханова сывалса шидетченех госпиталь ренгаларса тытканри сен лагерне ячеш. Немешсенчен элекех ерге чури тесе тарахлана. Аслызем хушныне весем пушпа шухшламасыр туза бұрашы. Салдак шухшламаш, Онжын фюрер шуғышлать, теме юрадачыш фашистсем. Госпиталь канцелярийінже ішлеген писырзенчен пәрі шаван еші шын бүлчі. Турханов алагере яма документсем хадірлене чух, выл Крикс Гефангене карты тиген карточка жіне, Флеминг профессор самахесене чир историйінчен ним улыштармазыр кужар Гер Оберштурмбанфюрер. Пығырға, епле кайықлекне пирін алла. Карточкна кыдар секретарь Айзендорф лагерін комендантне. Мен домалла ба. СС шәрін подполковниге семіз худа түттірде шак сымақсыне булары. Турханов Владимир Александрович, херле шар полковниге, орденізімбе медалізіне тада герой ятне пинде доғыр жыр вадыр сақырмыш, пинде доғыр жыр вадыр доғырмыш шулзенже, Япония бе оста шабышны жынеліні. Пинде доғыр жыр херіхмыш шулдан бұшласа, тыткана леге чэнь мускаври фрунци яджілі шар академиенже варшысын историне вірінце пұрынна дугыш фронт негінеге жирма материалсен пухма келсен, самолетне персиандарны хышын тыткан лекне. Германия шәрібе шабышман, пире сиен туман. Национал социализм бе палаштарсан, хамыр майлы шавырма шанчык парать. хах интереслі тип, терекомендант. комендант. Тада акшакна вуласа бұғыр, тебір хутлисты тытарчы секретарь. Менчірні онда вулаға хушре фюрер. В. А. Турханова хамыр майлы шаврас тілішпе, пенде доғыжыр вадырвишімі шулданба, национал социалистсен партиінче тонна медсестра фрау Элизабет Штокман ішлені. Ундан вылахына тударзембе пушкыртсен адыл Урал ятлы эшелонне яма хадырлене. Анча хый хыбарзыр шуғалны бирги вешлеме әлгіреймен. Госпиталь шефе Краузе, вуларе секретарь. Анра сухразем, врса илчі комендант. Игі уйхра піршінна шаврайман, шығыр шедеш шешеш. Везем твайманныне хамыр тывыбыр. Гер комендант. Игевеші ғуд көрза калашна хышын пір сымақ сырақ пірлі әшлеме түдіне. Эзір пұрне де бұлдарадыр, ебылдатры секретарь. Вірен сеші тірмірінде, зіне ават бір, авынманнызіне хұжат бір, ергей жапла, хыжан елзегіліні она берін бада. Эзір командировкына кайны күн. Пәрерне кайарахи, варавыл күнда мен дұза бұрынат. Лагырди бұрныш бабалашса педе аван. Кунды сывлышпа сывлагаландыр да, чэнсе кала жыбыр. Кушран анве жердер. Кайге чынахах пызыкскер. Мінле юрласыбе ұшта бұрзаларассыгына пидех паллымар. Комендатур резем шапла калашталарны жух Турханов вишмыш блокра шухышла завырдатчы. Темір тылыбах тылларыш. Пожылдатса калатвыл. Кашны удамра хырушлық кетседрать. Эх, тыткынри бурныш. ахал салдакшында жымыл марезі. Офицер жын вара шерхут евырдарах. Шабахта бұжа усма юрамаш. Совет чыннын кығырда чәре тапми болы чынех тұшманба жабышмалла. Евырлава вырындан тапратма хен. Пір тапратса ярсан, тіксе гына бір. Кережіве бұшласы де шаплах. Малдан керлешін сене шыраса тупмалла, пір ұшқына чымырдамалла ку пуриншінде паллы чынлық. Турханов лагере келнеренбех таврара мән бұлзайтнене сынат. Шинзем мән калашныне итлет, камыны жынже мінле туым бұрыне жат. Вишіміш блокра немішсене бұлышма келішне пәчік сен бұрынашы. Пуре ұтмыл жин. Кунда вырсем зірбушне поляксем, сербсем, хорватсем нумай. Немішсем візіне кіжін командирсем деші. Лагерде азапланагансем капо тезе ятпаны. Візем хушинче вилімрен храныбе е ташта да шымылын пурын майуратныбе, ташмана судынны шынземытларах. Анчах антифашистсене курайманныбе ташман енне земде сахалмар. Шав судын жүксем, Турханова политика шинжен калаштарма хытланса Айван Айванзем, кірі жүре хұр жібек хернешінна улдалашын бұлчыш. Шук әшін маре. Эдемен хылхи икке, чәлхи пәрре. Шучандалык перегітлара хитлеме, сахалрақ калашма жапладуна, шухышлары полковник. күнзінде күнзенче унын ножынчен вуны сымақта тухмары бұлі. Шәу вғытрақ итлесе кындырла мар, шырледе де пекензе хитлері. Агымен астуза юлчывыл таврары калашнын калашнынчен. Телерен де чее, кашкырдан да тискер. Тәрі комендант чинчен баракра вуд хутса бурнаган салтак. Сымақпа илердеть, чишкибе янақшым мене шемерет. Ахалден мар чен боксер булны. Волкунда судья да, пуп та, пуш казан да. Приговор не деширать, шилыха да кажарттарать, пужа да казать. Она юрама білегенсем каппо бұлзадырашы хиршлеме ягансем, шерегреші. Шакшын чын Турханыфа Турханова хый патне. Выл унчук шунаган камин умынче сигара турцаларатчы. Ырыгун бұлдыр господин полковник, ларыр дарғашын, Пуганчине кыдарты Эбир толмач сыргалашма булдарат пыри госпиталь ренгаларны хышын Владимир Александрович немешле пілніне пыдарма Шаванба комендант мен галаныне онланман бек пульчы. Пейді шел, Чыннебек хурланчы эсэсовец. Юнашар бүлімрен толмач әшізіне туза бұрынаган судынчық кәчі. Малашне калашу нурлы майлашын запычы. Лагерді бұрныш папаллашырын де, Кунды ерге келіше десере, үйтірі оберштурман фюрер. Суйма бұлдараймас мастып, тері полковник. Келіше тәне бұлсан пұрбірек әзіріненес жүк. Әзірхі юллышын, шылне ерчі фашист. Тәбірдесен зіне әбе хамды кымылламастып. Калырха сире бұрынжынытла мән келішмері? Тәткінрей шаршыннызіне еплепықса усрасы бірге Женевра ешінні конвенция пысны келешмері. Уншыны айплы мар, Кешін командирзем айплы. Түткін рейшінсіне візем хезірлеші. Германире договорсымбе конвенцисіне хизіплемеші. Каппозіне де жапладума Анчах Анчақ візем пығынашын мар. Міншін, ұйтыры Турханов. Вұршычен візенчен нумайшы термереларны. Уголовник сенчен ыштан ырынекі цейлін. Апла бұлсан, унашқалшын сенен міншін пұшлыға лардадыр ынланмары полковник. Камалардас, ыррезем командир булма келішмеші. Командир зыр хыврақ пледер лагерде ерге дума чук. Иріксірех энерхи сембе узы кет. Кунда ебе пәруих кына ішледіп ха. Ерге жүккен манада дарықтарад. Малашне апла булме. Пызыкрах сене улыштарны гышын әш онаса дуйнать. Шаванбай бір шәне жырама жырамадыдындымыр. Сиреде шавсылдав бачындым. бұн оберштурмбынфюрер. Полковника каппо булма хужас тедірі? Міншін каппо. Унда сержантсем, кешін офицерзем И бір шар званине хизіплеме пілетпір. Кашны лагердех немеш комендантчысыр пушне тыткан ришін сенчен уйырсалартны комендант пур. Совет зем пурынаган лагер сенче эбір візіне вырыс комендантчысем тетпір. Пирен лагерде вырыс комендантчы иртнернере сарымсыр вилчі. Шутларымыр жутларымыр да шавы яваплы вырына сирезін сібіғас терімір. Келішедірі, ұйтыр фашист. Сутынчыксен ирзір ешне тебір бір шин хушас терір бүлінде, шухышлары Турханов. Кылыхах, мара қадычен шолыр кадылы. Немішсене улдаласа лагерден тарма әмітленмен болсан, выл түре хый келшменнене пілдермелетші. Анжа халі тадықлы хурав барасынжен пырынжы. Вырыс коменданжын мен думалла, юреях пілміш болса үйтірі полковник. Унын тәп задачи әшре немеш не пұлыш сабырасы. Изір адыл Урал ятлы легионра жабышма қадырленне деші. Унда кайчен манба бірле эшлеме келішні иксімір жынге вырынлырақ пулетчі. Темле жав иккіленші Турханов. Эбі вет стрейвик мар, академире вренце бұрынны преподаватель кына. Комендант тышне пулдарайыпши. Эшлескімыл бұлдыргына Тем дума да бұлдарыр. Шабақта тепленрек шуышлама вғыт барыр. тебір әрнерен тадықлы күдедіп, кедедіп, шын зімбе баллажыр, әше епле бұшламалы жінчен шуғышлаза вғыр. Тавда бұш, ұра жіне Дурханов. Кайма юради. Манзах кайны, чарже оберштурмбын фюрер. Паян лагердишін зен пухеві бұлад, унда есірте қалашма бұлдарадыр. Мүнчинчен, тілінчі полковник. Она хывырах тешмертме булдарадыр. Культуралы жінзен ырышын ырыба давыра сила бур. Сире ив скере кере пирін тұқтырзем сыватны, и бірде сейін тумастпыр. Евырышпе хашқылдарас вырынне коменданда кемесін етпір. Шавна шуда илсе хывырда пире хизеп тываса кідетпір. Үлсен таран хвел ене черчун Эдем ывлі хережен шут тенджере ирекрен бахи немін тешук. Тыткына лекне шаршынны зем, иреге тухма метленне бегна азап түсме вейші дирешші. Чунду хичен ташман багерешмеде, везене шав әмедех вэйхават барать. Ирге жухатнебе шырлахман шын, лай хадырленсен тем летер де тарма бұлдарад. Турханов шакна лайық білет. Испанирей граждан варшинче Франк ерцебыны полхавшысем шендерсен, ытты хышпыр республиканцембе бірле Владимир Александрович та фашистсен термине лекрі. Терми тинесі варинчи пәчі кутрам Шавах лай хадырленне хышын, вол фашистсен терминчен чеберех тухсатарчы. Айзендорф лагере тенісі варинче мар. Тип шершинче хадерленме вағыт бұлдыргына. Вара тарза хыдыла сыйпыдембе қыынчен келі. Шагыметпе выл лагере келсенех тармалы майзем жырамадыдынчы. Лагер вырнаштан лабам тавраллах, стена бек чынгыда шүллі сұртсем. Везен урлы кашса дегенен оста альпинист болмалла. Турханов тужинны мар, тюрем же журалса үсіне, Шаванпа тарма урық шул жырамалла бөлчі тәплін шутланы үшін выл тупынчы. Тыткан риченцем, каца ягатны мрамыр плиткасыне тееме уйырны пуйыс эрнере иге хут келсе каять. Шанчы жінзем пулышнепе çав пуйс паларса гайма пулетчче. Анчах весене шырама вăхыт кирлле. Ташманзем вара вăхыт памарыш. Пинде тăхырчр херхтватăмăш çул хекер кунне фашистла Германи вилмелле аманна тискер кайга сайылтерекен пульчче. Гитлер жарне пур енчен те хәссе жидерне. Выл саман цирен войзырланса пырать Нумай дивизин ячесембе номересем гына тұрса юлна. Салда кезембе е тақшынақ вилсе бәтне, е тыткына лекне. Румынебе Болгари тада Финляндия патшалыхзем вұршыран тухны. Фашисла Венгрибе Словакии паян Иран шуры ялавшық лемелле. Шаванба пуржырде де неме шарын хыын жабышма девет. Пуржырде де салтак шетмеш. Хеш пыжал тытса жабышма юрыхлывый бетке аржынзіне тахшанах мобилизацилезе зебдерне. Халі шула жетмен ажызымбе стариксіне шарайл мелігет. Он Онсыр фашистсем, Власов генералба ыты сем ергелене шарсыне кеме хедірдеші. Вербавшиксем тыткынри çарçыннисен лагерсем тұрық салдак шыраса çӳреççе. Нимеш генералесем совет чиннисене херле çарпа шабыштарма эметленсе православие тыдаган сене власов шарне. вадама Вăдама сири сене, Туркестан легионне. пушкарт сене, Адыл Урал легионне Шуржыр Кавказри вак халықсыне мусульман легионне йығырашы. Грузинзембе әрмензем валлиде легионзем туны. Унда да судынчықсыне бұғашы. Вербавшиксем Айзендорф лагерне тешітне. Лагер кандуре умінже площадь пур Она Апельплац теші. Унда лагерди жінзен жұтне тада фашисен умынче айба кәне жінзене экзекуци дунне негдартма бұғашы. Антифашистсене шурымезем ашланза чэнь Ундан персе ешақса білереші. Ку хавшак чунлизене хырадать, харсыр ризене тада хыдырақ кірешме Шаванба экзекуци тунине перезем пужа усабых садраще, тепризем чишкисене чымырдаще, шалесене хаярын шадырдактараще. Вижім шакса шаксавілерне вырыспа грузин халі таган айынче сулланса тұрашшыға. Весенчен марах трибуны бур. Эш вғычы ирцен, тұткан решінзіне шав трибуны умне хуза Шандалық сейві, хушын-хушын епхүй жывать. Шеділзе вараланса пәтне шымыл тумдир ошы тұтмаш. Пухыннызем часақ шынса чытреме бұштларыш. Шурсы хет кәттерне хышын тин, немешсем бүртрен тухрыште трибуны жіне барса Малда комендантпа гестапо уполномоченные Вәзем хушинче вермахт форми анчақ сулағай хулне РОА тесе ширны пиршихны майор. Хыжалда тылмачпа автоматчиксем. Ах, тонг! Алыне жавлама шавламачарчы комендант. Гер Карманнов! Битте! Власов шарынчен килнне майор карлык шіне чавзаланжы де, пытранчык кужзембе аялда дыраган шинсем шіне тилмерзе бұхры. Ондан хый кундан дума килнине кайнын шыварне карса канлен анаслары. Комендант толмача темскер калары. Леші майор батне бұрса, тычы де шыппын. Господин Карманов, комендант хывыртрақ пушлама хужат, дері. Хақлы яндешсем, тарук кышкырса яжы власовец. Эбеден жеш фронтран келсе житрым, вырыс халыхне ирге кыларасшын юнтықса жабычаган паттырзенчен сирепурне де херюллі салам. Аратыр алы жубасса кетсе жыпланчы, анчах капузем гына кескен имен именчіклен шыпланчыш. Хизеплі ендешсем, Власов генерал мана сирін бада ирклех комитет чынзе каланыне вулазаба маячы. Пурде тимле итлер. Немішле тумланна майор сумкинчен хут листы те чиргүри сасыне евер сасыне уштармазыр вуламатытынчы. Тытканри совет чыннызем, шав чынюре мен каланыне тахшанах пылеші. Шавынба пурнеде йылықтарса шидерне суязмақсем, пір қылғаран кереші де тепринчен тұқса каяшы. Онландары, үйтір майор вулазабдерне хышын. Комитет сире халыха ирге кыларасыжын шабжаган сен кретне кемечінет. Камба шабжашы шаврет редрагансем, үйтірі тақыш халық хүшін чен. Херлі жарба, хуравлары Карманов. Пирен пуринде большевиксембе жабышмалла. Ман атте херлі жарда, вара ман аттебе шабышмаллай, илтінчі тебір сазы. Ашу херлі жарда болсан, вұл пирен тұшман, шүлді да тұшман ба жабышма құжат. Кушшын куш, шолшын шол денене илтмени, шүтлеме хытланчы власовец. Туранди, он жән пупсем калашчыр, Эсі пире фронтри ларутыру шинчен суйза кыдарт, Егілдері тағыжы. Пужау садрагансем хушинчен лықлаца кулни үлдінчі. Комендант вырысла пәрсымақ тәпілмен бұлінде вербовщикран мұшқыланныне сейсірі, Вара тадақ тылмача шопын демскер калары. Господин фюрер, сире хыда азрахаттарать. Ебылды күшізіне мұшлаттарза калары тылмач. Аратыра сымақ калама сене, халех штрафник штрафниксен командыне кучарадып тет. Шапла юнаны немешсене пулышы булмалла. Халық кыштақ сірләзедіні ғышын шыпланчы. Вара калех вала совет палгамадыдынчы. Суйма віріней мерімға, чынныне калама пулдарадып тервіл. Немес пур фронтрада хватлы жабыжат. Большевиксем Словаки халыхне пытратма бушланычы де, аслы фюрер хушныбе пылхава пузардымыр. Херлле жар халі де вислы урлы кажаймазыр пір вырында дабырдатсадырать. Советсене икеміш фронт ушны де булышмары. Америкаба Англия Италия бе Францирен тухаймашы. Аслы фюрер бе, Германия шәне резервсем пуштарат те, шыва тухсан тебір худ наступлени пушлать. Вара пур тышмансене де пӹтемпех шӹмірсе тыкать. Шагы шре ына пирінде вайшитне даран болшмалла. Каман кокрынче паттыр жри тапать, халех валасов шарне. Кунда тертленсе бурны чень фронтра шабышыр унда пызык шалу тюлеше, мменнчи ескилнне çавна çитереше, тада вăрщх хышын кашни салдага алжар. Офицера çршер гектар çр бараше. Ширыннар хаклы эндешсем, Ширыннесене паянах лай хабатландарма Шакс смаксем хышын майор каялла çаврынса кычык турты. Вара нимеш салдакесем трибуна хышынчен Кыбыш бұл құрзат кылбасы сәделшік хурзатулдарны сәделшіклезе тухрыште хал бұрзалар бырзалартрыш. Эх, величен пірреде бұлін, шагабада шизе күрасчы, түссе драймары тахыжы. Власов шарынче тұраны дереші, шидереші, хывыртырақ ширыныр тузымзем. Юрх сырдавара ұлдалаза судашын шунаган пазарды услам жебек кышкырчы Карманов. Хырымбаш ваган кыпшангын да вилес килмеш, эдем вара яланах ыры курза бұрынашын. Унжын пірізем юн тұқса те призем тур бараса гіцеларашы. Тыткынрешін те шаплах. Пірізем кунда да тышман багырыжеші, те фашист умынче едбек уполенеші. рахы не хый мінле тыдасы тышман алыня еплелек нинженех балла. Йывы патронсем бетсе небе, ташман йышынны вырына, жонаган самолет ченчен сикмелле пулнепе. Тада ытты жавын еврле солдавзембе тыткына лекнисем лагерде де пужа усмашы. булин бұлейін фашистсембе кережеші. Чабы жура вилесрен шекленнебе тыткына барыннызем, лагерде каппо булсадырашы. Хамыр шинсене вербовщик небе власов шарне жирынащы. Халіде капозем карманов кыларзалартна шимешсене курсанах сурчык шытма тытынчыш. Пәрі вара маре, сәдел патненле туртынчы. «Эй, макшым!» Шығырдады кебе илертне ғышын кайма езі еді вет! Кышқырчыш хыжалдан юлдашызем. Сысна, хывын үтна жемей хадырленеген шын жиензем хышын кайма хадырленеден. Киле юлна жүзіне де бұлін, әмір-әмір намыз курса бұрын малла бұласын жән ходар. Тері депри. Седел патнелі ұтма бұшланышын кайалла чакрыде үттізем хушыне кірсе шухалчы. Коменданты талмач тылмач шинземмін кышкырнине немешле кучарса Оберстун бұн фюрер херілдзе гайры, анчах вғытчен хый епле дарықныне балырдас мардері булас, халық ене лыпкынақ шаврын задычы. Сиренігамда елертмеш, бұл. Авла савшарын жән нанен местер болзан. Херлі жардан евір аманнық үшін лекне совет полкониге мен галаны не етлер. Героберст битті! Халық хушынче дараган Турханов шіне бұқса кожектуртры комендант. Фашиссе ирттереген бұғыра тұқса қаланы хақла ларма болдарасы бірге пірттей келенмеш Турханов. Шел тыткынран дарасы бұлмары, шуғышлары Чынныне каласан, кундан тюре гестапына дытса кайыш. Чынныне каламазан. Чылайшы вербавши кулдавненен ме булдарать. Совет чыннызене Власов шарне ямалла марах. Шак шоғышпа утса быжывыл трибуны патне. Немеш автоматчигізем сирілзе унвалли шулушырыш. Гер оберштурмбын фюрер Карманов майор каланы бе келішме хужать. Вара хойде сире яланах пуш сабыма булать. Шыпынгалары толмач. Полковник нимде мере. Еріндерзе шидерне шынана хываланы евер алдыне сульжеде карлык патне бұрсатычы. Юлдашсем! Ужы сасыпа пушлары вал. Эзір хыйне кам үстеріне манны карманов сымахезіне итлерір. Вăл сире, фашисем пурбрех шӹндерес себе хыратса, судынчыксен чарне çырын мачанчче. Анынен рына. Шак вăршыра немешсем шӹндерес щуки пурин шӹнде паллы. Пинде тăхăршр херрех пәрррммеш юлда вӹсем пире Итали, Румыни, Финляндия, Венгри, Словаки çаррысемпе пӹрле бұрса табынчш. Хале Германи пӹччен са юльчче. Унын союзникізем варшыран тухрыште, энергіна херлі шарба шабыштынскерзем, Гитлер шарыбе шабышма бұшларыш. Англибе Америка шарысем, Германия урлы темеші кашны. Совет шарыде шилді олбек шымірсе келеді. Кәшек вәсем Берлина бұрза кереште, фашизм вилді хура юба артеш. Халық керлесе кайры. Юлдаш малалла каларе Турханов. Пире Карманов тутла абатпа илерце Власов шарне ехрать. Абатпа выльха илертме булать, анчах и бир. Вышца хорна булзан да выльх мар. Щитменине абачде хыйзень мар. Бұл кине ран вырласа хран хранбы жерне. Кылбасыне Беларусирен чаратса келіне ашка гайран. Вырлана абат чимеше вырысем гына еші. Эбир вырысем мар, таза чонлы совет чыннызем. Піледіп, хырым вышіне түсмешім алмар. Анча хырым адыранда жын, таван жыржыва зутны, пень худ ивырдарах. Таван жыржы выл аннебе пірех. Хыйшіне алышық шыкленіне них шандаға жармаш, шавнан маныр. Ман бар! Выш савилсенде судынжық сен шарне кайма келішмі бір, илдінжеш сазызем. Эш пызылма бұшланне туйса комендант тылмача Турханов каланыне немешле кужарса бама Леші кіскен кучаржы де оберштурмбын фюрер урса кайры. Шав самантра шагында пуғынны совет чыннызіне полковнике бех пулемет вучбе шулса тыкны Анчақ юлашке вахытра пушлықсем апладумай чарны хуплары. Юрешке, перзе бұрақма юрамаш болсан, азапландарза азапландарса вілер бір. Шолезіне обер оберштурмбын фюрер. Вара Турханов атексе де хал хумне хый тұқсатачы. Шапланар! Сивен бұқса бұл. Пухыва хубадып. Власов чарне ма келжегензем кунда юлчыр. Үттізіне тебір худ ма илсе кайыр. Каннымасыр, кашхи абатсыр, шәрібек ме ғужадып. Кунба мен думалла, Турханов шіне кыдарца конвой пұшлығы. Шырле арестлер, тері чынны уполномоченные. Анжағасты бір, түткін рейшаршынны зене сестермезір арестлемелі она. Унсырын пылған ма бұлдарашы, жы комендант. Полковник візем мін галашныне юриех толмачран ыйтса бахры. Анчах леже он енне ба жаврын задыжы. Тохырмыш сыбык. Турханов абыла вербарщигын Айзендорф лагерінчен пужалы бақ тұқсағайма мадивры. Илертні де, үгітлені ниде, азапландар завілері себе юнанын де бұлышмары. Советчіннезе мұнран Хыйылра хизем бара хызем, ущынах юнарыш. Ирзір суданчык шалчу тулеха, кәжех власу хуба иксірде пір даганайынчек шағынса заторыр. Тазал хывыртрақ, сывлыша шырцяндыр гунда, сана курмазырда пыра хозык каптанса келет. Тере чулкалараган сенчен пірі, Карманов ішленешіре вербовка тума бұрзан. Оберштурмын фюрер тытканры жінзіне кашхи каныва ярасвырынне тебір худ әже яныхышын нумайчен шеленбек чашкырзаларчы. Шуржырділне летейн выл планчы де шухыжа путры. Хама хайплы, тері выл юлаш кінчен. Ытлашы васкарым. Пухура тухса калаттара сывырынне пір-пір политика ман анжақ офицер чысне варалаган эш Вара майбен ех хыех алла кірсе үкмелетші. Эх, Совет Союзын геройне шавыр марым, Тудар не кайма килішне чынна хамырдан пистернежін манада пушран шөлмеш. Мінле хыдыласшы шагинге крен. бете пре йывашын галашсабы маршы. Хурал жүр мінче шагынса дыраган чан вуник кешап нейлденче шабақшак вағытра конвоирсем Турханов адытса келчіш. Унын аллысене хуржыран туны наручник тұғындарына. Ларыр полковник. Культурылы шынзембек лыпкын бір. Кылыхақ чыргышландыр баян. Шапла хытланны хакла ларма булдараса халі хывырақ сесірірінде Анжа хебе нумачен юнықса жүреген шын мар. Түрі үгін сен қажырмады бұлдарадып. Тері комендант. Эбе чыргышланман, лыпкын хуравлары Турханов. Апла булсан, пухури шынсене міншін перехиріш агитацилерір. Сирехиріш мар. Эбе юнлы варша хиріш тухсакаларым. Варшы пурнеде хакла ларать. Кашны кунах айыпсыр шинсем пене-пенебе вилеші. Шинсене ыры тоны хуласембе ялсем ишілеші. Шунза кымыркланашы. Карманов еши яваплыха туйман шинзем тискер выржа вешімсірех тазасшын. Европыра пилікміш шулынде эдем юне шырмари жывбек юхать. Халық хужалыхи юхынать. Пур жерде пурны шивырланса бырать. Эдемлік сыр хан гырбат не жетсе дачы. Вғытрады цачармасан шыдыға үкме бұлдарадь. Хеш пыжала барақса алла әш хадірізем тытна вұғы читрі. Германия шендермезір варшы шавна ялына хасрадыдыр. Сәделе жапсақ рекомендат. рекомендат. Пурнышланма бұлдарайман әмі чешку, үтті жінсіне де анулдалыр. Союзник сен чарезем пұр енжен де Германи бәтне шетіріш. Паян ыран чиге урлы кашыште выржы вучы немешсен хулысембе ялесене шундарматы тіне. Сирен шылнышыр мар, она вұқытра пӹтернинче, тавырчы Турханов. Оберштунбын фюрер Совет Союзын геройне судынчык сендіретінче курма әметленні сая кайма сисреде калашыва улштарма васкары. Юрий полковник, урық тавлашмы бұр Политика жинжен маны да, әш жинжен қалаштададылы бір. Сире вырыс коменданчы булма сәннәчче, анчах пухура харгашны хышын түре хунашкал пызыгыше шанса бама булдараймастып. ба вахытлыха штрафник сен командынче каппо бұлза кет. Унда хывыр мене юрыхлыне кытартыр. Вара майыбен шүлелі жіклеме деп Келі фашист. Келешмес деп татсагаларе Турханов. Шел, сире узалдывас теменчче, хывара хайыплы, юлашки худыйдадып, малашне пиренбе эшлеме келешедери? Килешмес деп. Комендант еппечик небек сикседачы. Пер тапхыр выл совет офицері жіне чундан мазыр бақсадачы. Ондан гестапо уполномоченныйне чендерчі. Маныш Петре теревл. Те гына сире барадып, илзе кайыр. Вуннамеш сыбык. Арестанцен вагонне веныба Мюнхен хушинче жүреген васкавлы поезд хышне қарчыш. карчыш. Чүречесем тузанланса бетне вагона кончуды аран-аран сырхынса керет. Тулда мен бұлзайыртнине тем жүл тұрыш бұқсан да Шаванба Дурханов лицей юлаган станция яджесене пірне путлен вулаймаре. Качалаба тинь, хирш килеген пуйссем час-часа хиртсе Автомобиль фаризем шудыла-шудыла сүннинчен. Тада шавын еші ытты баллысенчен, пуйс пызык хулабатне шевхарныне ынланса илчі. Купе алыкне тул енчен шаккарыш. Хадырленер, илтеннче хырылтатакан сазы. Локомотив вырымын шығырды де, тормысем чашлатмада пратрыш. Кешех пуйыс станци журжум нешітсі жарынжы. Туғыр, мәгіржі конвой пұшлығы. Сере күнда ғыварат бар. мен ятлы, үйтірі Турханов бабырлы Норвеги моряге. Хефтлинг ыйтма пултараймаш, хыйынчен ыйтнине гына хуравлать, кассада тре фашист. Конвойырсем вуна арестанда там буралки батне илсе бычыш. Перрон шинче хура шыхан теген терме автобусы кетсе тұрат. Ына курсан арестант сенчен пірі шүтлемесір түзеймері. Похырға епле чыстыва бере. Университет траверензе бұрынны жоқ, такси мана вокзалу мінчі площадь регіт садраганчы, халяк, перрон жіне келзедіні. Неміш сымахесіне французсе майлы каларі каларевал. Шална шырт убыте, әнсеч кипачы конвой пушлығы. Шывар карсатречен автобуса чым? Университет профессоры тепре жабасса кетмері. Вагон бусмешінчен түрех автобус алгебатне зикрі. Тухма десе кетсе дынычух, Турханов станциятне вулама ілгірже. Линц шуғышлары выл. Аншлюсчен ку тури Австрин теп хули болнычы. Халя фашисла рейхын йышлы провинцизенжен перин центренде. гадар бире, гестапыра сас хуразыр шуғаласыран шекленнебе хефлингсем кашны юлдашнех хыйсен яджібе килде адресне пілдерме тұржашы. Халхин жеде жаплақ пульчы. Автобус кайзанах візем пір бе балашмады дінчеш. Шак пәжі күшкінра пелік патшалық шынны. Француз сэм вишін, поляк сэм иккен, югославирен иккен, Черногорец, тепри серб грексем иккен, совет чиннегіна пірбітчен. Гестапо аллыне візем тұткінрей шар жіннізен лагерізенже хирішкерешне жын лекне. Эбе Мишель Бержерак ятлы. Тере жын Анна чух әнсе кукли шенешін. Хыжыде бұлен чәррен юлзан манба ұштаділ бұлныне паришри университета білдерме ұйдадып. Он Онхышын ытызем де хызем шинчен ышта білдермеліне каларыш. Торханов кына немінде шарламары. Эзир дада міншін хывыр адрезра білдерместер, ытры Черногорец. Харех вілешін марха, унчен фашистсене мазар жіне ұзатмалла, тері полковник. Эзир оптимист. Эбі вара игі лагербе виже термере запланнығы шын шанчыға Кунда шерегередебек пулмалла. Үпке піверіме пітімбек шапса шемірджіш. Тепре павыртны вағытра кынтса хурашехінде. Асын сывлары Черногорец. Арестанцем шапла калашталарны чух, сирена шығыртса біраған автобус терме кардышне жетсе жарынжы. Конвойырсем арестанцене андарса, икшерін-икшерін таратса тухрыште пушы пүлі мейлсе Кунда зен карточки карточкизем тұрық тәплін тіріслеріш. Пүрне ерізіне үгерзе үлжіш, ундан тұқтырбатне қайрыш. гайрыш. Хывынар, Кышкырчы шуры халаттығынны санитар. Врач выл турымар. Шын сывлы хемінліне тумтер видер жухлама бұлдараймаш. Хавартрах! Тухтырсем, шин сывлых недерслегенче, чирлізіне еплесіп лемеліне кытардаганче, терме врачы аплату маре. Шарамасландарны шинзем жүмінже, термере усрама юраман ябалазем бұрри жүкіне шеш надзира де, надзирателе жінже. Пурди ергелле, тервіл. Шузада задыр, томдир улштар барыр. Хевтлинг жүмінже пыйдыр жырға ан Яволь! ура лизене шаклаттар надзиратель. Шарамасландар на жінзене пылдыра илсе Надзирател Надзиратель алыға үшірі. тутлы болдыр, тері бол пысланаган бүлім енне кдарца. Юлашки арестант кірзенех алык шалтлатса хубынчы. Шалдалар малли сак тавражы де, шывын малли савыт сабаба шыв кранезем де кынган Шав самантра пур енченде сазардық түсме жүк вәрі шыв пірхенмедідінчі. Сехре ғапны жінзем алыға тұртса бұқрыш, анча ғына тол енчен пидерзе Пич Пиш севилет бір, севебе худыштарыр, алыға чешкебе түнклеттерзі кышкырчыш сехре ғапны хевлінксем. Тарғашын, ағылдатса көлчі күжа маншын. Рейхын сиреваллиси видел ошиде шиделекле. Мейр шывыныр. Тебір самантран пысқыларса чашқыраган дұрсем шыплан жіште, віріші віріне зірбітме біген жүш. Матчаран да дыгынать, стена жүмін жәнде бірхенет, урайын фонтан бекек сірбінзе дырать. Пырлыжы үйхінжен ништа бұдан ма жүк. Үттире бұр енженде хірхен үзір кастарат. Шынсағыда десе, шынсем пүлім тавралла чуқма сиккелеме, шапкаланма, хушкаланма жеш. Анча бұлмары. булмаре жемін минутран бәрін хүшін депри шәре вұртырыш. Турханов Торхановта пәдембек күтсе житрі анчах кăкăртах хемленеген курайманлăх вучана шӹре үкме памаре. Щук чун Совет офицерне пырлышу башынца шӹре үгеремер. Пәдім выя чупнымай шухышларе вăл. Сирен умырда пек хутланса выртса намыс курмыпха. Тон білмей пуличен бақ. Шав мунча жыда ұнланчы болмалла. Сивеші фонтанесем сірпінме чарын жеште, ошы шумыр шыбыртатмадыдынчы. Вара урайынчы чытресе вырдаган хефлингсем майпен ура жіне тачыш. Тухыр хывыртрах, надзиратель засы. Мен яралнадыр хывыртрах. Шывын тухнны үшін арестанцине лапрашки пирден шелене кебе ем, ерім-ерім курткаба жыла вардығындар жүште, пәрбірінжен уйырса тірлі камерысыне кайса хупрыш. Офицер мундирне терме формебе улыштарса тұғынны Турханова пырса хупны камерыра иге койкы, Иккешшеде пужы. Віземшіне ыра шулымменнченчик жәншік садуны Ашықпа михе шілемелі бірден туны витти тада кивелсі хытса кайны удиял зарны. Шидар вырынне улым сатулдарны худаш. бусны бе суптыргана шин она гына пықсадымаре. Корт кебе шылаварне хывза шакрыде, удеялайне хутланза выртны выртман, шивырса кайры. Анчах канма памарыш, тебір трен алыға тул енчен шаккарыш. Тарар, вырын бұш тарар, коридордан хулын сазы. Кәжәй хирхи абат валешме бұшлат бар. Ним думада шук тымалла бұлчы. Таштан чанзасы илдінет. Кул вағыт улды зеге ебілдеретмен. білдеретмен. Шарда хынықны елаба сіксе тұрса, Турханов зарядка туре, вырын хадерезіне пуштарза тербелезе хучы, ундан сивіші ұпа петне жүре. Шавын хышын ұйхы ерете юлмары. Тәрмебе бірле хулада ұйхыран вранчы. Автомобиль сасызем, темле заводра темір туптаны, ирхи сменна каяган рабочизем калашны илденет. Шыбақ шижезе зехетре ирхи абат келсе бачыш. Абача тыткынри сенни еверлех. Веше кажык шуратмазар пӹчәрнне ми немере Шер грамм пындыхма пучлана çăгыр, тата пір курга сахарин ярса былаклатнă леп шыв. Ттермере атте анне те, ытти тывансем те Тем йывыр келсен те, никам та херхензе бушран шолмаш. Шаванда мменнь банепе туды булмадыршмалла. Вархырымшын абат узыллы булдыр десен, ына чымлаза лайықчымлаза Шапла Шапладузан абат сыдеклерех пулатте иквижі худытларах узы барать. Ун бүшне термереларны жүхне ытларах хускалмадыр жас пулать. Вара алура чазах хытмаш, хавжамаш. Тол чудылса шитрре. Мача жире шөткілі анзыр кандық видір ирхи хевел шуды ярымланса кәчі. Турханов шуду үкнешіре де тілінсе кайры. Стена жібек ширу жырзадылдарны мән. Ку арестансен немнике иккен. Хышзем па жирны. Тепризем штукатуркына темле шевір ябалаба чергелене. Владимир Александрович малдан вырысла не вулаза пықры. Хаклы юлдашсем. Падаба чыре-чыре шырны ширны дағыжы Кәшір мана берзе бірағашы. Вилімрен храмастып, есірде хыюлы бұлыр. Ташману мынче дырса тұрса намыс куличен паттырын вилне аванрах. Сывы болыр, июль уйхен вишіміші, пинде тохычыр херехтваттымыш шул Алексеев лейтенант. Юнашар камерараларны твада офицера, шуршыр тілінче персевлер мельце кайрыш. Коридор байырце бына бірі. Сывы бұлдыр Совет Союзе, сывы булдыр коммунизм дезе хварчы. Вилес пулзан эбеде фашистсен умынче пуш тайза томып. Август уйхен Ярандай Ярандайкин сержант. Хын автографне хварна тебір паттыр. Кашны гунах хынеші пілмей болзан сиві жыл запсадына кірдеші де тадақ хынеші. Шапла игер не азапландар жінде. Тек түсме вайхал шитмеш. Шағын Тыван Тыванзем, ман әмірім жын, тарғашын, немішсене тавырыр. Степанов Иван. Август уйхен вуниккіміжі, пенде доғыр жүрі шул. Хыын келейзір жыбей жінжен пілдерет тепри. Фашизм тәп пулдыр. Гитлер капут. шерлі шаршын дередех. Вырыс шиннын ятне шыртмерім. Чуным ба тышманба керешшім. Эбі үшта саратов Саратоври Горвин камада білдерір. Савельев майор. Май уйхен пірріміші пенде тоғыр жері шул. Мана те уладар хулинче учительде эшлет. Вăл каланине пӹтемпех пурнышларым, Шавын шинчен ына ме ыйтатып, Смирнов Петр, февраль пинде тăхăр çрхрре хиккемеш çул. Анне, Ывлу тыткына лекнешшень ан хурлан, Эбе тыткынра рада тышманба крешме пырахмарым, Шавыншын паян персе пырахаççы. Сывы буланне, Павка Быков комсомолец. Ширімдваттымыш, вишшіміш уйық, пинде тұғыр жыр хәріқтваттымыш. Кунда ширім күн ларадып, пәдім үттір квагарса шірсе пітрі. Пуш қазанзем куннейк шервишшер худ хінеші. Шабақта сене сутмарым. Халі да просто заптерджіш. Приговор білдересі гдедіп. Берзе еш ақса білереші бұлмалла. Пите скелет. Ташман зэнчэнь кажаруйца намыс курманны шеш пландарать. Сывы булыр хаклы юлдашсем. Сирен ядырсене хамба бірле шірейілсе керетіп. Ларионов. Шапла зэм темін чухлех. Хыжызем васкамасыр печетлені бек ширны. Кызыне вулама шымыл. зэм вғыт пулман булмалла. Аран-аран палырмалла чергеленде алып усмады әлгіреймен. Хыжан ширныне де кыдартман. Шавнашкал ширузенчен перне немешле Торханов Торхановына темеше хутта вуласа тұхры. Октябрь революция мана коммунистсен партине кеме шул ба Унданба кәмір үртірі. Шак хужыра эбе Ленин хурса хварнызіне пурнышлассы жын, пәдім вая хурса кереш шинчи перден бірі социализмла республиканасы сыхласы, пәдім тенчири коммунистсен девіші. Шауна варшы тухсан тадалай айықрағынландым. Гитлер шары, херлі шара шендерне болзан, ұтты патшалық сенче, социализм дывасы, темеше әмір кая юлма бұлдаратшы. байы бір, европыры коммунистсен, Совет Союзне шиелі духма бұлы жасы жын немінде Хірлі шар шилдовыл бек шымірзе келет. Кәжех фашизм сейхеже вуник кешәбі. Кәжех ман юратны жыржывым Австрия республики иреке тухе. Шел, шәвтелейлі вғытра бұрынма түргелмері. Хақлы юлдашсем, туссем, тыванзем, анпарыныр. Пужырзене шүлерек шәклер. Гитлер еттізембе малашнеде хы юлын шабыжыр. Сывы бұлдыр Совет Союзе, сывы бұлдыр херлі шар, малалла жырма вғыт жүк, бұш казанцем алға ұжашы. Сывы пу. Кавар жарелі коммунист шырза бітермеде, алы бұсмада әлгіреймен. ба унын ячы паллымар. Анчах выл шырса хварныне вуласан, Турханова шәне вайхват пырса кәнен туенчі чынахах шухыша ямалли сымахсем. Шыру жырагансем пурте шерегіненде. Тері ұшра полковник. Пирін ешізіне фашистсем шерлезе тымашы. Маншыбам да візіне еверлі бұлі. Шабақта величень фашистсіне ұтларақ сыдырды васшы. Анчах терме камерінче стена жіне нызыр пушне мнех Шапла шуғышлазадан вғытра шыраши түрде, алық тудықны тұп сізембе летсе ұжылжы. Тұғыр, тері надзиратель, сире следователь чынет. Турханов хыне бек білменбек тезе, выл ұнланман бек бүлжі. Надзирателе көпедек тіліндер мер болмалла. Термере ішлеме бұшланранба выл немішле білмен несене темін жүхлек Шаунба ятлаштады мары. Чілхезірсем евір мін думаллыне алыба кыдартры жеш. Шауын хышын полковник камерыран тухры. Коридорда ана хура мундир тоғынны конбойырзем кетсе мен. Візем ана нумай уттарны хышын, карлыксем вырынне пралук тедел карны пусматырық шырай нейлзе анчыш. Шавы хытра кымыла тада пузара бекек, хиріш тұн білмей пулны жынна сәдірізе келіне Унын пиче куше чепчір юн, аллысем пушы жанысем бек кына жағын задырашы. кунашкалыне курма хынықны булмалла, зады бұқмарыш, лып кын Владимир Александровича темле пызык пүліме илсе кечіш. Кунда чүрече таврашы шук, шавынба кындырла да лампы жұтны. Стена шинче Гитлерба Гиммлер тада Кальтен Бруннер портрет Вәсен айне лартнас сидел хушынче, әзді формене тұғынны офицер темскер ширать. Шабахшак самантра телефон шыңғырдатры. Кляйн Михель штурмфюрер итлеть, рапорт паныбек урашине сіксеті жывыл. Ах, отто, сывла шавырмадавы хычук тузым. мар, ирсер хурт шангызем. Хамран келес пулзан» Еп візіне бұрнеде мұйра кейбек пөдірзе ғымалла. Шапла тусым тепре көречен. Шак әзді лейтенанчын ажаранбақ бұрныжы онман. Тандыр земына бұр енжен де каях варны. Вұл беде лудага, елемзір, илемзір, беде хавжак, остон енжен де кадықрақ бұлны. Унашкалшынна ушкынра ырыба балырма шымылмар. Кляйн Михелен вара пиде палрас келне. Шав вахытравыл гестапра бе паллашны. Эдем едыба бірех, камран хырать, шавынымынче хыдрақ ебылдадать. Хальхи жінзем гестапыран пурде хырашы. Шавынба унда ішлегенсене хизеплеші. Хизеплешінін әжіде онать. Пурнышу жу юзандыр десен перінбе бірле ішле, вірентне она шәне Клен Михел килешне де чәлхине чарма білмен юлдашысыне гестапына дытса бама бушланы. Малдан валунда укшалла сутса бурнаган осведомитель булса эшлене. Юрисем хадерлеген факультетран вренсе тухсан следователе экене. Фашистла Германире разведка ба контрразведкара ішлегенсем чи хаяр тискер экранда хоружрах. хұружырақ. кажару хіркеню не Кляйн Михель вара эдеме азапландара сенебе ытты чун илисенчен нумай хорушырах. Вăл повыртнышын çын тюрех вилмесен әмірліхех уксах чылах пулса юлать. Шанба унын чабе инчеде зарылна. Яду живу мінле, тәсір көжібе сивен совет полковнигі жіне. Турханов унын сымахызіне ынланныне нимбе де балартмары следователь тепре өйтрі анчах хурав ккеце илеймере. Пирінбек калашма білмеш полигу тере жән бірі. Талмаджа чынес мари. Керлемар, алы сульчыклән Михель. Аслы фюрер калашаган челхине пуринде білмелле. Вăл сәдел çинче выртнă тимерлине кына ярса арестант патне хымзарса утса бычче. Юлашки худайдадып, Яду вумменле мачын местен чӹлхӱше трейим. Уш шварна бұғам. пăхам. күбе сазы мазан. Она сан ожындан урық майба күлары бар. На, малданлыға шакна тутанса пăх. Тереде следователь Тимир линейкова Турханова питтрен шапры. Владимир Александрович допросра хыйнемменнле тытмалы берген нумай шухышланы. Сехрленни е хыды тарахтныбе херсе гайни сиенлене вăл аван білет. Кашны ыдыва лайық шухышласа хуравламалла, ышра мінле туйым вресе не палыртмалла мар. Йыбылдатма юрамаш, анчах пули пульми эшшенех теветкелле хытланны те узбамаш. Халі де шаплады вашынчы. Анчах шак убделле эдем питрен жапне тюсме хевде онын. Выл чишкізіне чымырдары де, кляйн михеле янақшым мінжен жапры. Шав самантрах лудаган имеш хый-хы стена бұрса жабынжы. Ундан урайне анга мингелензеларжы. Сехри хыпны конвойырсем, арестанда иге хулінжен шадырлаза дытрыш. Вара пілімре пір тап тывады жын еврын сывлан изір бүшне ним сасыде илтенмері. Клейн Михель урайынче сағалран да пір минут хускалмазыр ларжы болмалла. Ондан мен дуны жінжен шоғышламазырақ, ытлашши ытлашы шевер янахне тытса бұқры. Выл шак самантра хой епле намыс курныне тавшырса илчі болмалла. Куч пушне чал хыртса пистолетне ярза тытры. Сехерленсе пылхансай үкне конвойрсен аллинчен вешерінсе тарма хытланны болсан, парабеллым хын тискерешне тыватчегінде. Анчақ Турханов следовательшіне шиклензе мар, Хыюллын пăхрде вăл вырысла пілні білменіне пăхмазрах севен команда бачы. «Отставить! спречте оружие!» Вара тілінмелі эш пулза фашист петрен жиу жыуба бек тулхырса илчче те пушне енчен енне хывырт сулгаласа ура Ундан мменнь тывас шидене евер полковник шине Шак вăхытра вăл хысене мӹнь кирлене ыйтса арестанда влерме чарныне аза илчче пистолетне кайлла чикрре. Юрешке влерме васкамы пыр шухышлари вăл. Манран пурбыре хыдылаймын пистолет паберес вырынне эбір санын шынырузене пірерін-пірерін тұртса қылар бар. Талмача чәнер, хошы выл конвойр жіне бұқса. Тебір замантран пүліме кукша бұшлы жынна үлсе кәчіш. Үйдар, мін ятлы тері следователь. Гер штурмфюрер сире хывыр жінчен каласабама хужат Пыдарсан торыр, мен үйтніне ергіве каласа барыр. мін ятлы, арестант енне кушлых видр бұқса қалары тылмач. Кунлашни ұзызыр, варуштарма шевар ұштарма плеще, сире вас тезе мар хергензе каладып. Следователь закона бызать. Допрос тума чим чималдан малдан не білдермелетчі. Вұл түрек шабышмадыдынче Шавынбай ебана хамы сілеме жанмастып. Мана урық следователь алыне батчыр. Тері Турханов. Гестапыра эшлеме бұшланыранба, Кляйн Михель кунбекине курманчыға. Шаанба Турханов сымахызыне нимешле күжарза птеричченех ағылдатса яджы. Епле айваншин! күшне жыла-жыла следовател. следователь. Кужар, не хуравламазан она халех кубыста дураны бек турама хужадып. Азаплан завелес келмеш пулзан, Урық пір саман тагунларса андодыр. Талмач ун хесене вырысла кучарнисыр зірпушне ыры канаш памахытланса пахрре. Анчах итлемере. Азапранда вилемренде храмастып татсагаларе выл. Закона бузаган следователе отвод парадып. Выл урых манран пәрр сымахтай илдейме, куманын юлашкисымах. юлашки сымах. Полковник смахизем следователе урдарза ячщ. Унын шак чырсыр шынна халех пуш казаналлине барас келзі кайры. Анчах унчине тингерсе бұхнығы үшін, выл темле азабада түсме қадырыне сисреде урхла думашутлары. Вара худ жіне шапла жырза хучы. Торханов арестанда твадыгон тварла абат шидерзе усрамалла. Шыв памалла мар. Камерына кайса хубыр, хошы выл конвойрзіне. Кухуда аслы надзирателе барыр. Надзирательсем улшыннымын. Ирхине хура үшлі, чармак кушлы шын алға ұшнычы. Халі аллы жулылла шетне херлі сухаллы патвар шын ұшса кірттірі. Сухал не була, она термере барбароссы десе жінеші. Гутен так, ыргун булдыр. Немешле, ундан вырысла заламларевыл. Кыштақ сирінбек калашма бұлдарадып, сирін дир жүмне шақтадықсыне курткине хывырха. Пір пирішне шитмел сакыр тохышыр піррі тезе жирны, те принчине херлі сырба вишкідеслі хүгерне. Надзиратель малдан хине шурым хышне теприне сулахай шаны жілері. Міне білдереші кызым, Итрі Турханов. Кашны хевтлингін номер бұр, малашне сире ятпамар, шак номер бе Вишкедесліхе изірміншін терминелекніне кыдардать. Херли коммунист е партизан, симси партире дыман антифашист, хымырри рейх умынже ытты айба кәне не иккенніне білдерет. Херлі вишкедеслік шақса жүрегензіне ытлара хезірлеші бұліға. Анда кала, візімшін кашыру шук, ерге сан тюрех перзе бұрағашы. Ша вайыпшын ик вежі худ резина чукмарба жабашы. Хымыр резине вара ятлашы шеш. Следовательчен мен кун Хефлингсене мастерскойра ішлеттереші. Херлизен кунне вуни кізігет, симісізен вуны сехет, хымыр резен сағыр зіхет ішлемелі. Пәлдерджі Барбаросса. Вишкідеслік тізі ішрегін амар. Термери жінзен бұрнышне терлі майба Кындырла тілінче арестантсене ұжылза жүреме терме кардышны илсе туғашы. Хым резімбе семісізіне пір сегет, херлізіне водыр минут ұтса жүреме ирік барашы. аба жеде ябықырақ. Кардышны ұшылза жүреме илсе туғсан, арестанцыне пір бірінбе калашма чарашы. Шөлі вырындан күш сіктер мезір сыназа дыраган надзиратель хыжы де бұлін калашныне азырғазан ун батне чупса те, резина чук марба хӹнеме тытынать. Хăйлăра хизем пурбірех калашашы. Торханов Испани терминчеларны чухнех туда мазыр калашма вреннечче. Шавысталық кунда кирлі бульчче. Вол малданхи кун ушылма илсе тухсанах хыйпе мышырлы удаган Ку австрий çынни Она Ына циррер Термине совет чиннесене тытканран тарма булышны жындыца энер Энер херлі жар венгрири балатон күлли патне шемірсе тұхны шинчен білдерджіш. Тері циррер. Камзем, үйтірі Турханов. Иркри юлдашсем. Хефтлингсем візэмбе шехуну еркелене. Мінлі майба, қызықланчы балковник. Циррер унчине сына забықрыде, пір тапқыр немчен мезір ұтса деп. шыру жүреде сыйын зыртран бұшланса кәйрі. Пірехінче камерына абат пырса барсан, чажық хы баланса бұқрымда темле худ шипшынныне азырғарым. Хойбатса иледіп, вуладып, ак телей. Ку союзниксем фронтри лару дружинчен пілдерне юлашки сводка бұлнымен. Шавын хышын хамда мән пілдерестеніне чажық тепне шыру жібіштарза білдерме Надзиратель азырғазан, Хывна ширу бір сабаны шынран храманлы шук. Апла хутпа карандаш тубасы гына юлать. Ужылса шүрене хышын таврына чух вырттын тараганчы. Тіліне бұлсан шуғышлазан дырыр. Шанчықлы вырына хвыртрақ бұдарма дырышыр. Камерына таврынма вғыт читсен, арестанцем алк патнеке бірленчіш. Шыбақ шавын жүхне тағышы шын сесмесле Турханова пирусты тарчы. Цирр каланне шуда илсе вылына тюрех касине чикре. Шавын хышын кужебе ұрышын шырама тыдынчы. Анчах шивыхра циррда ытты балаганшын таврашы де маре. Камерына таврынсанах полковник пируса тіріслесе бұқры. Табак байынже паянче немекте тұбынмаре. Мұн штуке ұшынчен шеш, кепше евер чергене шуру худ кезем Варене Варине карандаш грифілі хумада манман. Епле шамна халі хамыштыне ирге білдередібек. Кам білі, тен мінледі бұлін, шав хыбар Совет Союзне дешиді. Вара хыбар сыр шуғалнызен шудінчен калары чешпірі худ, шуғышлары выл. Кындырабачы иге сехетре бұшланат. Кухнера жілігінзем яшкаба улма немірі, е сәлі пытты тулдарны чарксембе шығыр тады пәчік пәчі тиеші кашны камерум не чарын задырашы. Вара надзиратель кама мӹнь памаллине барсағы варать. Коридор тұрық кайылла таврынны жіре, чажық сене пужатса хумалла. Цирр башы хуну выртынлы хізем жінжен калашитчен, Турханов чажықра рамен бұрребегіна кызықланатчы. Халі, надзиратель тухса кайсан, чималдан чажык чажық тепне хыбалаза пықрыде, хыды савынны бек кышт кына чажыға хумаре. Ун тепне алла пибузыгыш хут чебіш тарза хунымен. Торхан ванавас каза те илчіде, хыреме вышныне манза вуламадыдынже. Юлашки хыбар. Хутадыгежіне машинкыва бичетлене. херлежар жар балатонба Валенци күллесем хушинче çапăçать. Венгри теп хулине иреге кыларасы нумай юлмаре. Англибе Америка çаресем Францибе Италире фашистсене хессе выраççы. Шендеру жыл қарса жетірі, Хақлы зузымыр. Бұжыра нұзыр. Евір келсенге шанман бірағыр. Ирікри сире манман, Хывыра мен керліне шыр білдерір. Ибір бұлышма тұрыжы бір. Хыды хумханса вуласа Турханов шақсымақ сене. Чажык тиргилме чен хурав хадірлемелле. Выл хыма хужыкне бұдарны бек грандарж грефіліне түтірде, хый хыш термереларны шенчен, швейцарири херле херес обшысвіне е унда тухаган хажатсем урлы пөлдерме ыйтса шыру пушы чажык тепне шығыр бе шыбіштарасы самантлық әш. Шыбақ шак абат валесе мелли ураба череклетни, ундан алыға тул енжен шырашибе ушны илденже. Полковник сывлама чарынса хытсадыжы. Мен булежи. Паралат пужаш шикле шухыш. эбі жирны провокаторалыне лекмежи. Үтті жух пушы савыт саба абат тиен урабана се быраган арестантсенчен перекерегенче. Хальхинче барбароссы, хый кәжіде чажықпа чей көргіне ним болман бегек шықлезе тұқса Вуник кеміш сыбык. Тури Австрий шыршыве педейлемлі. Кындыр енче симіз шаранцембе анлы енче варманба виденне альп тывезем. Линцхол ибеюна юнашарах сенгер Дунай тюлеккен юхса вырдать. Ширым вăдăр çул кайрах çак хула администрации центрре ккына шутланнă. Юлашки сенче унсыр пучне промышленность центре пулсатăчче. Веныпа Мюнхен шығындараган чүгін жол сенче Маутхаузен ятлы пызыкмар станциренинчех темар анилин индустрии ятлы концерна кереген хими комбинажын шүллі мэйризем сары семіз тәдімбе түбіне тәдіреші. Вуны жол кайрақ шақ вырында пызығақ мар сұры заводжығын Завод хужи вады еврей унчух Австрий республикине фашистла бе пірлештересе біліні болсан, үтті бұян ендержі зембегех Швейцарие е үтті пачалықсыне тұқсадарны бөлетші. Анжах Моше Гольдман шапладума ос шедерей де вғытсырақ шірекечі. Түрібе қалазан шак хыт кугарын күншулі нихшан да сабынышлы бұлман. Мен ажаранбақ вұл мул пухас тезе әмітленне. Выжыллы тудыллы, шилін кчумне шилін хужасы шинчен гына вăл çамрык выл шамрык кайнине те нінеде Нихшан Нихшанда йергеллле думланса курман, авланаса да херек чула жетсен тень авланны. Унчу хына пулас армәммінлі хер иккенни пидех қызықландырман. Выл унын пызык мулне турца илле сишинчен гына шухышланы ба хырақ күшілі сынзыр херек атчайлны. Куже гадяги пыриха, она нерен тумада бұлі. Хыйбе бірле ашы бұрлық нейлзе баға. Бұрлығы вара миллион ұтлар ах. Хыйне хыйлы пландарны выл. Авланны хышын Гольдман сыры заводжы туянчы де хывырчықленме тапратры. Кәшек ун заводенчен тухны тәрлі сұрасем, линспа венына шешмар, де кайма бушларыш. Тебір ширім жылдан таврара мошырен пуян шиын тупмада Аншлюс Аншлюз умен иквише жулмаларах, Гольдман заводенче Германирен килнне инженерсемпе техниксем ишлеме тытынчеш. Оста специалистсем хужана тада ытларах халі де шаплақ пульчче. Пуринчен Адольф Эмерман ятлы шамрык инженер кымыла кайры. Тебір жылдан завода шав инженер пушенчен шуралны проектпа реконструкцийлеріште хуша тубышы игі худ үсірі. Гольдманшын тубыш пахи урых немінде болман. Шавын бавыл пуйма болжаган инженера тыван вырынне хурсақ юратма бұшлары. Анчах, иммермана завод хушикына мар. Унын тинче шидінсе шитне хереде юратса бірақны. Кешек весем туй туза мұжырланчыш. Пуянчын сен еліпе, шамрык мыжырын хүшін шул жүреве тұқсағай Сарры Гольдман тақшанақ Швейцарибе Франция кайса күрма әметленнечі. Малданақ иммерман хүйде шав анчах туйхышын унын планезем пӹтӹмбех улшынчыш. Сыры заводжы юдене старик пек аран-аран хашказа лараттерывыл. Реконструкцилене хышын кыштах сывальчде шабахына тепреттіпрене улштармалла. Шаанба манын әжем хелем мый таранах. Санжын эбе Женевыл гүлінче катер баярана сынчен хакларақ пулсан, ништа да каймы бір. Шаны давырса ішлі бір шеш. Мана хама вара санзыр бұшне урықнигам да мар. Арымы шақна хирішлеме бұшланытчы де ашы бүлчі. Юрехерім, тері бол, Шул жүресі кая елме, пірінші нахақ завода бұзықлатмалла. Ебі натақшанақ хамырвайына жар тәдім езірландырзалараган пластмасы заводжбе, пірлештерес жінчі, анжа хунын хужи Марии Тереза Гофмайер яхынне неде ямаш. Улым жинче вырдаган йыды евір хыйде хыпмаш, ыттысыне де шидермеш. Убыш кивілнерембе завод вишімі шулынде пір шеллингта тубышпамаш. Адольф Калаш бұқтыр, вара день фрау Гофмайер пірінбе пірлешме келіші. Иммерман херарым хужаба редел бұлны, икі, виші, Тем галаза хыймайлы шаварнавалына, пәлмехен, анчах игі завод чип-чиберех бірлешріш. Вады Гольдман шәне фирмына Моша Гольдман ба зем тада к тезе ят парашынчы. Шу қақлы дузым, эбе к пулма келішместіп тере Марии Терезы. Ман завод сен нинчен шанба ба фирма марки пирен ядымырсем юна жарақты малла. Гофмайер, Гольдман тада тыванызем дезен мінлебек Я Яча аван, анчағытлашы ворым. Германири хими концерне ИГ фарбен индустри тезе ятпаны. Кеске булсан да чәбі пәдімден жібе сарылны. Маншутпа хамыр пірлешіве шавын евер. Анилин индустри демелле. Тебір шулғышпачы иммерман. Фрау Гофмайер хирішлемері. Ним думада жүк. Гольдманын да келішмелі бұлжы. Шәне концерн чинчен чазақ калашма бұшларыш. ИГ Фарбин Индустрии представители Вильзегайна Хышин вырынды коммерци банге Ани лин индустрии концерне пызык кредит ушире. Унзыр бушне Швейцарири барух банкінче 2 миллионытларақ депозит чөчі бурче. Керюже шава активсіне де вырынды коммерци не кужарма елінче, анчах вады хуша келішмері. Савна керевім, теревіл. Она антив. Пурнас пурнышра тем малла бұлі. Страховка бек вырттырвыл унда. Э те, кылыхак шекленетен. Эбі шалмыла ұзы сыр салатса ярас шук. Кашны шейлінге пирін касына хойбе бірле тада икшер више шейлін келсе келі. Кужа артарғашын, кунды мұлба бірле әже ярыбыр. Келмірчі Адольф. Хуняжы келішмері. Апла булсан, ху вилсен илме де булин халаллаза Он бірге ған башарған. Муллыма хамба бірле тубы кәлсе керес шук. Эбі велсен выл пірімбе херім алдыне юлмалла. Нотариус Паденче халал хучы пур. Унда цюрихри депозитсем де детеплен галаны. Старик улдала маре. Иммерман она аншлюс хыщын зисре. Гитлер шәріпінде тұғыршыр вұдырс акырмыш шулхи март уйхінче пір бұжал сасы мазыр чеге урлы кашрыде вырынды бұлышны бе Австрия фашистла бе бірлештерчі. Шәві ғытра штурмы вексене Адольф Шелле Рудольф Иммерман ертсі бынычы. Немешсем келечен шәв хымыр кібе тұқынны шамрықсем шине тұрқылазағына бұғатчыш. Влаша фашистсем турцаилнны хышн штурмовиксем урамра харсын-харсын тыршлаттарса утма гына мар. Тәрлі ирсірде тискерішсем дума не де авангдартыш. Чималдан візем наукылла социализм негісне хывна Маркс, Энгельс, тада Ленин шырны кінегізіне бұқса хула варыне кубалар іште бензин сапса шундарса ячыш. Ундан коммунисембе еврейсене табынчыш пәрерхіне Мошы Гольдманда штурмовик алыне лекрі. Рудольф Иммерман шак еврей жын хуняже иккенне бұқсады мары. Хыне бұқын задыраган хымыр кебеллі бандитсене вады стареге урамрақ вілерме хушры. Леш сен бара тис кері же хавхаланзақ жеш. Гольдмана автомашина жын ирк сырандар жеш. жын юде еврей тесе жирны хыматады кешакрыште хене-хене урамдырық чуптармата пратрыш. лекне еврей вилеме чазақ маре. Эрлешсе ағылдадаган штурмовиксен умынче нума чупса Юлашкинчен вые бітімбек бітсе шитрі болмалла. Шәре үкреде, курса траганзем калашле чунне турра бачы. Ашыневілеріне хышшн сарры килден тухми пульчче. Игебитлі обышке ына шаввығытра, хуннеже халаллаза хыварны, укшана Швейцарири банкран Австрири банга күжармай үкітлері. Машехері малданақ малданах нимбеде кужарашын болмары. Анжақ бұрына келе, ұлдавшысы махезіне әненчі де, ашынчен юлны бұрлыға пәдімбек ұналдыне бачы. Ковара хайне вілермелле суд туны приговор жіне алыбус сапаны бекек польчы. Кольцман укши линц банка штурмовиксем саррына концлагере дытса гайрыш. Телей унда мінлі мышкыл дүсіне жінчен керек камында шүш бөжі вирелле дырза каймалла. Свастика баулы шакна садессе мана чун килениченех азапландарчыш. Мышкыларыш, ундан чи ирсір чырчун вырынне хурса вілерчыш. Шапла Адольф Иммерман кеске вғытрах шалу үлсе бұрынаган инженердан завод хужи миллионер бұлзадачы. Конда Австрири буржуйсем шинченде пәрік сымақ каласақ вармалла. Візем иммерман епле буйны шинчен ицатымарыш. Арым бехунешін бе варалан наллысене шуза она хызен числы не ешінчеш. Шавын хышын Адольф Мари Терезна кача илчче. Хальхинче вăл эш нумайине маре, той хышына гарымне çул çүрепе илсе тухса кайрре. Питчешшен мулне була, Рудольф Иммерман да службы хывырт хывыртчыкленсе пычче. Аншлюс вăхыннче вăл оберштурман фюрер гынатчы. Тебір шулдан штандартын фюрер ажитрре. Штурмовиксен командирінчен вырынды гестаппо шефе булзадычы. Вара икі таван, мул хужибе пуш казан пушлыхе, пурны шөлібе алалын пратре пратры. Адольф Анилин индустри концернне кереген заводсене сарзабычы. Рудольф концлагере хупны жінзене шав предприятизенже түлевзір ішлеттерчі. Пиндеді ғыжыр вдырды хырмыш шулдан бушлаза, анилин индустрий йылдах варшевалли ишлеме бұшлары. Сыры заводжы взрывчатка дума, пластмасса заводжы, шар авиации валли пуля витмень кандык шаратмады дынчы. Вайбити рабочызене салдага кайны гайны эшлеген сем щиитме бульчш. Анчах иммерманзен концерне уншын пиде хаптрамаре станоксем батне тыткынри зембе концлагерде азапланаган антифашистсене дейилсе бұрсадыратрыш. Чанахта куэш туғышлықне самаях чагар жәнде, анчах иріксірі шлеттерні жынсыне әш үкші түлемен біргі, хужазен тобышы чакмамар, тада үссе үссе юнлы выржы Австричи кипатнечев май фашисен бурнышы самаях кыткысланчы. Ютшы жывзенчен ирксір илсегілні зэм эшлеген завод сенче час-часах аваризем булмата пратрыш. Хыруш сырлых ведомствинчен антифашистсембе кережес же вайлатма хужащы. Шав вăхытрах диверсисембе запатташсен шучы концеренех үссе бырать. Гитлер йыттесем ураран үгес пегех чубашы. Элекрех візем коммунистсене тулладшыш. Халі немле партиреті ман студентсембе профессорзене де уязатымей бульчыш. Анчах пір антифашиста арестлене хышын ун вырынне вишін бірзадырашы. Австрия фашистла Германирен тебір худу вирса нигама пахынман республика туза хурас шухыш пурне де илірдет, кереші вечінет. Турханове илде зумен, кына Рудольф Иммерманын шәребех пер профессора павыртмалла бүлчі. Профессоре коммунист та, социал-демократ та булман, либерал кына жутланны. Гитлер карабе будасса сиссен, хыйн хула дулажынчи чаплы дачыне антифашистсен аллыне баны. Вара Германи тышманесем, унда листовкызембе прокламацизем бичетлеметти типография ушна. Кударанчен активлы кере жүрен пырынса профессор темле азапландарсан да типография учны жінсен адресісіне пілдермері. Пуш аптраза житрыш. Шак маршин вилсе кайсан антифашистсен организацийне теп сипулас пулас щукине лайых Азапландармазыр профессор çавар учас щукки биргиде Шаунба піррехінеші, те елензе ебадашы. Тол шудылчен түсір профессор. Анчах юлашки худ хэнянем вахытра сазардык хускалмей пульчыде тына кереймезрех вилзе вірді. Шымылын хыдылчы пирін алыран ирзір кыпшангы, Тарланы тудыр тудырба жылзакалары чундан тарықны Рудольф. Эбі ана мен бұр вұртынлы кезіне білдерні құшында чазақ қаныш парасмар денетчі. Выл бұр ним каламазырақ қаныш тұқпірі. Крематория Берін Перін тұршмана судынны профессорын шаршы маршы ян юлдар. Выл келек айма шуғышланы чығына, шыбақшак вғытра, он патне аслы следовательсенчен пірі, швейцар хужаматлы штурмын фюрер кірсідачы. Гутен морген герштардантен фюрер, саламлар был пушлыға. Шағыста адасым следователь иммермана тақшынақ кымлагайнычы. Шағынбана керек хыжанда хаваслансақ ежнатчы был. Халі шеребек күш хупмаз рішлене хышын, хыды жәннебе унран да хвыртрақы бас келчі. Мен болны, севен өйтіржев. Мачын мезірек чырмандарза жүредір. Швейцар пич жерзегайны бүлінде ұтлашы хумхановне палартмары. тарғашын, пулі пули бұлмейш мандарас шукчы. Берін алла пызы кайық лекне. Шавын пілдерме васқаны бекілдім. Тепре ажыр уйдадып, гер штандартын фюрер. Тайыл асыл аслы следователь. Мінле кайық. Совет полковнике, түткін аршынны зен хушынче перехиріш агитацилене және тупна тілін мелли, мұғырдатыр шеф. Халі полковниксем гына мар, ағал салдаксем де перехирш агитациялеші. Да просто вырда, Маутхаузен концлагерне ярыр. Унда чаза пландарыш. Малдан эбде шаплады вашынчы. Анча зэмбе палашны хышын, шухжа оғылштар малекре Міне хвара. Куш харшызіне шықлендерзі ғитры Рудольф. Шав хуцем тырых, Торуханов полковник пинде дағыржар хәріқміш шулдан ба, Мускаври Фрунзе яджілі шар академиінче истори веренце бұрынныне, ордені медалі зәне тада герой ятне пинде тұғыржыр вадыр саққыр, пинде тұғыржыр вадыр тұхырмы шулзенче, инчет хевел тұхыжынче Япония шарыбе шабышны жыны илніне білме Ибир ведомости Верховного Совета СССР ятлы укасын сборникесене тәплін бақса дұхрымыр. Юлашки вуны хушинче Турханов ятлышына орден медаль таврашы мар. Герой ятне пана указада тубай мармыр. Апла булсан, шав наградысыне ыштан тупныға был. Хыжы бірізем варжыра вилнішін орденізімбе каппайланса жүреме юрадашы. Кода лағытлан маншы? Аплаплас чук. түткіна лекнне чух Турханов шумменнче орден ккеннекепе герой грамотты булнны. Эбир вӹзене экспертсене тӹрслеттердімір. Пурди йргеллех. Верховный Совет Президиумін пичечіде председателя алыбусныйде суя ябалама палырчы. Тілінмелле, тенех қызықланма бұшлары гестапы шефі. Тыткына ұшта тада хыжан илнана, Варшавари пылхава пузарны хышын шабжу шаве шыплансан санитарземына йывы раманныскере хамыр госпитале илсе бына. Унда на операция дуны. Сыватна да тыткан ришін зэнь лагерне яны. Актамыжа, ташмана малашне де пересиен дудыр денебек хамырақ сывадат бір. Госпитале кам ежіннен еттіп чезеплес бұлать. Унашкал анра сухразыне политикалла сезімлехе чуғатнышын явапты тұрмалла. Май келмеш, вәзем пурде хыбарзыр жуғалны. Шакна үлтсен, иммерманын үй хызыр шергашныбе әндіргені пітімбек иртсі гайры. Выл сәдел хушынчан тухрыде хыды хумханныбе кәдесірен кәдесе хывыр тұтмабышлары. Турханы әшне кам тіріслет, сазардық тұп чарын шеф малдан клян михельг аллине лекне. Тереде эзде лейтенанче епле намыс курны шинчен кула-кула каласа пачы. От-вот, пана дедері, тілінче мерман. Тем сенде купули бульми арестант марах. Эбер полковник сене мар, генерал сене деді повыртса горна. Шүрім тірне херт беш ундарсан, чип-чиберех шуғыратчыш, анжақ периде от-вот памахы яйманчы мін лежи. Чынағақ от-от пама тевіш лежи, е пірден мұшқыласшын кына кудын лажатшы. Әнер чынсе калашса пахрым, айван чын мар, хыйне хый бе мұнашлын тыдать. Биографине ним патратмазыр лыпкын каласа жырдарчы, айпа ежін маш. Аплай пень. шухжа кайрышев. Тіріслемелі ішсем ахалде кубибех, халдада тебіріш хушынчы, Турханов ішне хывыр тірслеме дыдыныр. Кляйн мехеле унашкал мойыр шолжем мимар. Мойыры чынаха хытлашы хыды буласын дуйнать. Шалезем вара ман манхамында тебір чух сурса хырадашы. Катсап хулежи. Эбирін амалдан піремек бейлерце бұғыбыр. Пулышмасан башаптармада пулі. бұлі. Вылчыннебе камиккенне білмезір пурбіре хлыпланма юрамаш. Чималданына ытты хефлексенчен ойрас булать. Вăл нимешлепледи. Пырсымақта пілмеш. Ко перенеше йывырлатать. Анчах çаввăхытра хына иркри тузысемпе çихуну йркелемете чырмандарать. Надзирательсене унпа калашма чарыр. Ужылса жүреме пітчен çеçилсе дұқчыр. Шақ самантран бұшлаза Тұрханов қыны пушы херде пітчен дырзайылны юлнăпек болдыр. Иксімірзір бұшне ұнба ұрық да ан калаштыр. Вун вишіміш сыбык. Турханова термене хупнаранба вуны куныртры. Анжақ следователь батне пәррі гына Мне Міне білдері чыгу полковник. Алла лекне антифашистсене Гитлер етізем пір самантлыға да каныш параган марчышке. Маны жетірслеме міншін васкамашшыға. Отвод паны следователь вырынне урыхи дубын маншын аптрас шуқавзем взем. шымы ватма пілегензем кедюбех. Мана айыплама сылдав жүккеде чарзатоме. Фашистсем жын совет чыннызене влересі шына влернебе брех. Сылдаве урых пуліға мінле пілес жавна. Каш, термеш планчы. Йывырешре жәнне е кунебек пуш казан азапландарны хефлингсем койка жіне выртманах пілмей булашчы. Владимир Александрович та шарахыма бек хыды вырыне жіне хутланса выртры. Анчах патранаган пытранаган шуғырсем ыйха Тем Темшін иртне вахыдасы келет. Кушымынчен, ача шулесем, таван школ, херлі жар валли командирсем хадірлеген училище, Малданхи худ, там кшене ларны тада ытты азамлы заманцем кинурибек міллетсе ирдеші. Уйрыма хына партбилет илни хумхандарад. Испанири граждан варшевы ғыдынче болнычыгу. Республиканицене булышма яма айтса жирна рапорт пабірлех, выл мен заявление банычы. Пухура парткомиссире бұқсаду хрыш, ондан политотдел начальнигі бат нечінчіш. Паян сере партбилет паратпыр, тәрі комиссар. жын вол чи хакла документ. Коммунистсен партия рабочезембе тада совет интеллигенцин малда быраган отрячы. Пирін обществуна ерце быраган хаватлывый. Шак самантран пушлаза эзір шав отрятры бойцинчен пэри. Сири яланах шанчыклы ленинец болма ырыз Тавда буш, Хуравларе шамрык коммунист. Ленин шулебе удасы маншын чи пызык чис пуле. Ăжымра чре тапма чарничен, çав чиза яланах çуле тытма торышып. Тәррес ырларе политотдел пушлыхе. Эбир историн пиде явапла та Пәдім тенчері Пәдімтенчері халықсен шыби, ыран мінлі бұласы әбір баян мін туза бұрынның жән келеді. Европара фашизм күнсерінех пүшне Италибе Германире пәдем влаш уналлынче. Испанире выл граждан вăрши бушларе. Гитлерба Муссолини шав вăршыра хăйсен шарезем ытти халық сене табынма епле хәдерленнине тірслеші. Коммунистсем алы ұссаларма Фашизм кашкарин шолне паян чапса хушмазан, ыран вăл хамыра килсе чыртма бұлдарадь. Шавынба партия бере испанире çапышма бе политорганзем сире шанашы. Ага илір шак херлі хуплашкалла пәчіккінегене. Илірде нихшан да анчухадыр. Хышчух уйрым задане бурнышлама ют чыржывсыне вас болзан, она парт организации сейфне хвармада леге. Анчах, шау хужырада выл яланах хывыр чыре жумынче булдыр. Шаксымақсем хышын политотдел пушлыхе Турханова парт билетті тытарчы яғын жулаяғын иртнен ба. Шау испанире флангист сембе жабышры, ондан франко генералын термине элексен, партия бұлышны бех ирике тухры. Кайран Ирана, Манчжурие гаймалла Юлаш Юлашкинчен немеш фашистізімбе Польшыра жабышры. Таш-ташитсен де, пурыш реде коммунистен партия унба бірле, ұн черенче халяк гестапо лекре. Эбе парти салдаги. Тупадуныбек хыйтеллен пыжылдадать вăл. Вăршы пӹтмесĕр салдак шабышма пырахмаш, манында шабышмалла. Шапла шухышласа выртнă чух, коридордан таганла ады тăхыннă çынсе мутни илтеннче. Агы сасызем çывхарса пычыш те алык патне çитсе чарынчыш. Тахыжы Палламан надзиратель тевір арестанда илсекенемен. Термери ергебе камерына пушлық семгерсен тусан, заключенныйзен урашыне малла. Турханов та шаплады вашынчы, үлгірей мере. Надзиратель тенше шилсе келнішінна пужы вырыншіне кыдартрыде камерран тұқса кайры. Термери ұшқынба бұрынма да савықмар. Пәчен бұрына сывара вилімбе бірех кашта кындырла да хывнаху вилім пек туядын. Пидекичем те салху. Кужа кандык шинченелес келмеш. Хылха кашны заса тим лейтлет. Әміт шухыш бізімсірек иреге турдынат. Шаан баын зыртран юлдаш тумынны камала шемшедет. Ураса сізем илденме бұлзанақ, Турханов ба шәне хефтлинг бір Шәне арестант вырым бүлілі, евір алураллы кереде күнттам шын бүлчі. Сәне салху, тәксім, күшізім тұхлан дәсілі, сиве. Шелден бұқма арестант мар, надзиратель евірлі. Ман шухышкымыла, улдаласа ұйтса білмей үрекілсе ямар ямарыш шығына, шешсе иртрі полконик бұжынже. Шаанба палажа свырынне вол мизерле çаврынса выртрре те матчаналла пăхрре. Шэн хевтленг немдечін мәрі. пір вғыт камера тăрăх темскер шыранăпек, йăрхаланса халанса кой эхлеткелесе кой çине тăсылса ламан Кымылламан çынпа бірле бұрына сейде çымылмар, Она судын тесе жұтладын болсан темррен де йывыр. Владимир Александрович не пледе телерсе Паламан шинда шилраймаш, е үзірес келменшірденек үзірет, е енчен ене шаврын қалаза вырдать. кенчен шыплыға түзеймер болмалла. Торханов шине пықса сазы бачы. Загін зибитте, ферштейн зизрюсиш. Немеш смахесіне пыскаласа итрі выл. Ебе вырыслагына қалажадып кескен білдерчі полковник. Торра жегер, шымылын зулазая паламан шын. Хам мен пөлнене никама каламазрах вилесрен чун юлманчы. Халі сиребль дереді бінде. Мәнле жұтладыр. Эбір калашны неканда бұлін вартын тілесе тымашшы. Термерес теназем де ғылғалы деші. Шынсене пілдерме юраман шоғыша не вырынлырақ. Еп каласы шыбақ шауын ешші шоғыш. Турханов немдечін мере. Унчине гына сына запахры жаврын завыттыры тем Темдесен тепірін ешішін марах шуғышлары был. Чун үлі бегех ерін дерет. Унашқалы дембе шықланманны аван. Анчах унран хыпма бұлмары. Итлер ха, хам білніне паян каламасан ұран кая бұлать. Міншін. Міншін десен кунда ебі ынсыртран гана келселекрім. Хам бе камиккенне каланы болсан, мана шау самантрах персе білермелетші. Иран гестапы біледех вара да памеш. Тархашын, итлерха, сире пір хырушы ранда хырушы ішінжен каласа барам. Маншын паянлыға гестаппы терменжен хырушы немде жук. Пур, шав пур, термеренде концлагерден де хырушы пур. Міне хвара итлереппен. Мана Ельфимов анисим тесечінеші, пушлары хын калажымне сімзіршін вăршечен эбе Семин палатен скулинчи ашкагай коменданчи выльх пусса бурынна. Херех шолда шара çара мобилизацийлереш. Эпе тюрех фронта лекрем. Немешсе мунчух пире хыды хезетчеш. Эбир каялла жагаттымыр. Юлашкинчен тышман ункине лекремер. Вара призем шап жура те призем салдак формине ялчынны зен тумдеребе олыштар затохын жеште вырынды халык худшынца кайрыш. Вешімірсем тұткына барынчыш. Эбе юлаш кезен шутынче болдым. Малашне мен горныне ергібе каламазанда юре. Хельга жичен виші лагерде азапланма дүргелчі. Шүргүнне түзеймерім. Люблин шивыхынче лагерден украинцембе бірле тардым да партизан отрядне кедім анчах иркрен умай пурнаймарым. Разведкара жүрені жоқ пире кулак сен банды сен алдыне тұтса бачы. Суд турыш, эбі майданы кірей вилім лагернелік мелетчі. Анчах шол жінче тепред ардымда тадақ партизан зіне жыраса тупрым. Вара хевеляны жінче Украинара жабышрымар. Пурныш самаяқ шымылланчы. Украинцем келесіне кая-кая ұшы ұжы тумдірсем илсе келетчіш хырымда дудычча ончох. Ши буш та бидечче. Парехинче партизансене туя жінчіш. Ибір келішімір. Анчах эшсе сиде ташласа савна сиде пулмаре. Националистсен засадыне шакландымыр. Вара нумайшы шабы жура пуш хоче, Эбі тадақ тыткана лекрым. Вара тадақ терме тадақ суд. Ундан Маутхаузен концлагере. Пире шәнерен илсе жінзіне чулкыларнны жерде әшлемелі дұрыш. Шит мәлметр тарыны шыдыкран иге пыт йывырыш чулмыклаш кесене шкклесе хыбарасы не пілместір бұлыға. Вайпетсе житнепе кышт суын занах, карлык сыр бусма шинчен чулі мінебех айылла выргынадын. Унбек шинын шыби, самолет шинчен парашют сыр зікні шыби Шаванба візіне тағыжы жүтлесе, парашютистсем дезе ятпанычы. Керек камында вилес келмеш, манас дұйым бідерчі. Елхимов бірдап қыршыплан завыртры ундан асын сывлары де малаллагалары. Маутхаузен концлагерінче азапланагансем, чулкаларны шырдегін амар, поселік хуласымбе поселксенче, предприятизембе стройкасынче де нума ішлеші. Уйрымах візем Анилин индустрий концерне кереген завод сенже ешлі. Заключенный зем візене тұрықлаза химиксем десечінеші. Перехінче манада парашюттиссен командынчен химиксен командыне кушмасенчеш. Малашне хама мін кәтнене пілменнебе эбі хаваспах келшім. Пире аллышынна грузовик шея тейерште лагерден үлсе тұқса қайрыш. Козыва па вид біргі хыш шулба дада мише шухры милсе кайныне Юлаш автомобиль табақ чарынчы де, жәде сирілчі де тілінсе хытсақ Варман варенче юмахребек шаврага тұрыллы келенче шуртлар абарать. Шүрже шүлден бақсан анкорын тұртезе бұлас, он тіліне семіз тудырдады кізем шілесі долдарыны пызық теделгарны. Шурже твады хутлы. Иккіжі кіленжестен аллызем, шырайынже, тебір иккіжі тимірбе бетонран тунызем, шырайынже. Тавраллах автомат чакны эсэсвецем пӹччен иккінде ушкыне-ушкыне бәде хуралдадырашы. Пире спираль евер пӹдӹрнеген чугун бусматырық шырайне илсе анжыште темле общежитие вырнаштарчыш. Малдан хикун ним булмазыра хиртсе кайры. Мунчара шывындарчыш, сухал шүш кастардымыр. Ундан юнашар общежитире бурнаган херзембе балашма ирік бачыш. Купире хыды тіліндерчі, тілінмезір. Темеші зехет хушынче, каторжник сенчен сасардык ергеллі услови сенче бурнаган булсады дымыршке. Тебір ирхине, мана бригадир пекки лагерди номербе мар – Ятпачынче. Айда утман хышран деревыл, санба профессор хыды кызыкланать. Эбир спиральлі бұсматырық шүлді худақ бардымырда темле пызык пүліме бұрза кәдемір. Шағында піррәміш худ профессор дене чун бе балашым. Хужаматне кайрақпа білдім. Она Вагнер десе чыннемен. Ку алы жулсене шитне вадам бүллі Те шут тӹнчешіне бұқма намысран, те вăйлы шуды куш вне ярасран небе, вұл ялана хура кушлық тұхынса жүретші. Шак шуртра шуры халатлы жінзем нумай ене грузовик шинчен анны чухне хазырғанычы. Вагнер профессор да шаплақ тумланны. Ибір бұрза кене чух темле шубкарақ шывек ябалына пробиркына ярзыларадчы. Бригадирына фашистла саламлар де, мана илсе келнешін жән хыбарлары. Пере курзаны ұн баден жывырдаган овчарка сіксе төжі де шылне ерсе хырлаттыры. Ку шефын сықлавжи бұлны имеш. Он вол хырлатны бек жырлахры. Кайрақпа хужине епле сықланыне хам бақ темеш хучен көрні пирен ешші шинсем, чен месір шив харсанах сикселаратчы куш хупса или чен карлан гене Вырыс Вырысын женчі илсе келдім, тері бригадир. Пилік пыт турдаган чул муклаш гене шит әлметрі тарынышын чен тухма дұхма Профессор манчене сына бақры. Патвар жінсіне бер хизеплетпер. Лажа дуянма жоғышланы жінбек ман хул мускулесе тыт сабық магалары келеді. келедей. Величень бурынас чедермебе. Мен дума хушныне терес туза бырзан, шыт махрибегех ыр күрза борнан. хасту, кунда мен күрні никамада ангала, калазан пужу пәде. Шала жыртма мана ажа жүхне қылайық врентне, шандарды мына. Биде аван, апла булсан хывын бурны жу қалаза тепленрех каласа барха, оштызем езі. Семи палатенск хулынче журалза үсне, эзир унбек де илтменде буле. Илтне, рашеребе нумай бурынна. Иртыш шывы тарахишне жоқ, семи палатенск хулынче де болса горна. Малалла гала, тервыл. Вара хам шинчен ним быдармазыр пәдімбек қаласа бадым. Тәріслезе бақы бір, тервыл юлаш кинчен. Йорықлы бұлзан малашне пірле ешлі бір, келешедіні, Унчух мен двасыне пӹлменчав. Хама хулвые бедумалы йыврыш хужащы бурилдесе гына жутланы. батур турткалаштады марым. Тюрех келешшем, Келеші жіне ал бұстаржыш. Анчах еп хыды янышны иккен. Мана шыр Варман Ворман марыш. Стройкра йывыр шеклеттермерыш. Урыхеш. Пиде хырушы эш тупсабачыш. Эзір ывылық пусны жерде козел провокатор пурденне нелтмен булыха. Шанашкал ирсір чыржун да пур шыржинче. Пахма хыйны ты майрагалы сухалы тыванесенчен уйрылсадымаш. Эшебе вара вылых черлехшен кашкырдан да хыружы. Вăл сурхсембе качакасыне пусмалли цыха улдаласа йертсекрет тебір тепір кәдеве илертме тухса гаят. Хам сисмесрех эбіде Вагнер профессорын лабораториенче козёл провокатор еши ирсер чырчун болса дадым. Кударанчен эдеме лай хабаткана кына жутланы. Эп ашкагайбасы чүйшімезірек шынна вғырбек вайладыған имшам тупрым. Анчахына кама мен лебамалдыне тәплін пілей Дозы Дозызіне пайлама экспериментсем дывас бұла теревіл әжетідінні күн. Мана сынавыра узы кураган кролик вырынне хумашшы гу, сехрленсех шушлар мунчух. Валерсен те ун эмелне эшме килшместеп. Эмел даврашне эшме юратмастып, шаунба кой шре сире кирлі пулупши ебе, асырханарах үйтір мунран. санамар, үттішін сене эштері бір, лыпландар жывыл. Санавали уры хеш тубы бір, Маным жама әшні жінзем, вайхалне нештадік мебілмезірі ерге бұсмадыдын ашы. Пахадында каснылартны хулиган. Унашкал жінзене каскынланма полиция, милиция чарать. Санаврайы бір совет жінзембе узугурма жұтларымар. Вәзіне ерге бұсма милиция чармалла. Пирін спектакльре санын милиционер рольне вылямалла. Шапла калашкалаза эбир спиральлі бусмадырық аялды худа андымырда унды вижі пызық залран пірне бұрса кедемір. Конда театрды биге хиккен. Платниксембе художниксем вырыс ялня заилдереген декорация дузалартны. Ялварринчи пір хюхім шүрт тавра темір кардады жавырны. Хапхи жіне милиция десі жирны. Мана шау бүрдегерсе милиция форміне дығын хушыш. Ерге сене, есір малдан шықлеже шығыртса қырадыр. Ундан сымахпа үгітлесе бұғыр. Немде болшымазан тин ресені чүкмарба күрма бұлдарадыр. жы профессорын ассистентчі. Эбі тумдер улыштарса тұхынны жүре ассистент Маутхаузен лагерін жән манба бірлейлсе келіні вұрыссен жән вұнныш нечін секіртірде ял варенчі тенгел шәв ғытра Вагнер кинокамерына худа яма хадырленсе тачы. Ибір кино үгерме бұшлатпыр. Эше вырыс бұл бұлса Әзір артист артистсем, эпе режиссер. Перін вырыссем чиркү прашникне епле не үгерсе илмелле. сем, әрекі жеші. Ағы әрекі, ағы сем. Эшер, шиыр, савыныр. Шак сымақсем хышын ассистент сідер жіне чайтбірттулы темлес шывек ябала, тада ожалан ашпа кубыста кугілі Пушлыр Пушлар! Илтінче кинокамера бадінче драган Вагнер Засси. Вышса хырынны прер жерке әшріште абат жиме Ассистент темір карда хышне бұданчы. Профессор кино керме Анчах артистсем черкизіне икеміш худ толдармада әлгереймеріш. Сазардық темрен сехрленнебек пылханмады дынчыш. Пәрі суя ирехе эше сумын хавшаса житнебе аран-аран сулланса тыныскер, куш пушне чалхыртса тагамран тарны евір шуртсем хушыбе шилбек вештерсе жүремеді дынчы. Шау тепри пужар каланчи жинех барса гайры. Эбейік жунатлы самолет кышкырчы бұл. Пығыр епле шамылын вежеде. Выл аллысене сарса хучеде, каланча жинчен шере тачлаттыры. Пужар, пужар, шунатпыр, кышкырса яче вишшіміжі. Тваттымышы тумдене хывза ывытреде шара кығырне хырымне, пәшесіне юндуги чен чавза бдерчі. Хап-хабатне бұрса шығырыр, хушшы мана ассистент. Ирдіхмян барыр. Вăл каланы бек кына, ахсны жінзем ман енне те тискерін пăхрыш. Милици, милици килет! Мӹгірсі ячвӹзен жән пӹри. Пиреш кешме чарашын, хуза ярррына тустарыр! Унченде булмаре, вăл васказа чупса пычы те, виші метр шүллеш темір карта урлы циркри акробат евер вӹлт кына сиксе кашрре. Ундан манав пăлмады Вагнер имчамне чэнь табынны булзан, эбана кача бюрнебе тіксех айқаллағывытны булыттым. Халі пырдан шадырлаза түттірде пывать те пывать. Куш хуралса келчі. Сывлыш тухми бұл небе пдемпек пачықса житрім. Пыр атха юлашке халыма пухса, она хырымран тапмал кірдім. Анчах хорошлық кунбайырцы каймаре. Мана пывнышын кайылла чакрыде, шерде вырдаган тимір порыға ярсы Вилес килмері шавынбай ебына хыйне пушынчен марба бұрса шапрым. Шакна курсан мана тадады ваттын табынчыш. Айдар хыйне білерер, убабек мәгірсі яджы бірі. Шабыр пушынчен, тыдар хапхаран кудын шагыбыр. Әрлеше шығы тізем. Иккіжі карда урлы кашмата пратрыш, анжақ чукмарба бұшран шапсан шірет ачылатырыш ытезем кайылла рӹште шурт маккечесене, пужар каланчине шӹмӹрме тытыннчш. Шапла икі сехеде яхын ттермешшш вӹзем. Декораторсем туны вырыс ялленчен, милици çурчысыр пучне арыш-пирыш выртаган хыма татыкесем кына йольчш. Ынада ишсяндарачыш пуледе шыбах çак вăхытра Вагнер имшамменн хывачы пӹттрр булмалла. Чырын юлны шидешін тұруғақ сүс ланжашки евер шемшелжіште пірін хүшін тепри шіре үксе шывардан юнлығы та пратырш. Шавна заилзен халде шаншурымдырық сиві сырылдатса чупать. Тебір вуны минутран візем чітреми пульчыш. Игі сехетте вадыр виші минута бүджі унын хывачы. Сехет жіне бұқсағалары профессор. Юлашки сынав ирттернерембе херх минут хушрымыр, Анчах кузахал. Пиренена сахалдан да виші далыға дысмалла. Өшін умай. Кыдартны вғытра терез дозировка дума веренсе шиді бірші. час ассистент. Әлгерес пулать. Экспериментсене шүр жул хушынже туса бітермезен, малашне халхибек ішлеме май келес шук. Шауынба кану манса мансақ ішлес пулать. Вара чынахах, конян шәрін әшлеме тұтынчыш. Тебірер нерен тоны эксперимент вағыданче ширым шын вілердімір. жоқ мана хулиган сене чарма булышма виші шын бачыш. шын баты ваттын шабышрымыр. малдан хибек мар, тывады сехе тұтларақ бычы. Суя милиционер рольне тересрех каласан пуш казан рольне шичі уйық Шав хужыра, меже эксперимент туныне тепплен пелместіп. Шутламан, анчах малданхи сынавра вуны шын білерне болсан, юлашки сынавсенче, пір каштыршынче шыр шөрршер шын ұтла білереттімір. Профессор хыйнеметне пурнышлары, имшам хывачы виші талыкаши деген Вара Варавыл сынавесене тебір зала жарчы. Шак вăхытра и пир милиционер рольне вылляны эш сырдырса юлдымыр. Шабақты бире унчен-кенчен лайықрақ апытландарма бұшларыш. Курамарах тапшырса илдімебі. Кунды тискерліксене, сене, немішсем, чыррын хыварас шук. Пиреде темле майбавлерме шутларыш болмалла. Ағалден пузас сыснана чертнебек тұрандарас шук. Бір пірін бада тада херіх шин илсе келчіш. Кызем бурде пирін бігех сывыда вайлыс керзем, пурде вырыссем. Кунда илсе келе сумын вәсене темле вұрттын чуртра вич уйық лайық тарандарса Шавынба евір атлетсен бек самырлан сағайна. Шавсене курсан хырушлық шивғарса жетіне сисрімде тарма ұттытырым. Анчах мінле бұрнышламалла жак шуғыжа. Келенче шурт тавралла виші хутлы темір гардадытна. Шалды гарды тұрық пызық вортлы ток де сре пулемет вышкизем. Унда конян шерен часовойзем кушсіктермезір сыназа дыращы. Хапхаран пропускыр эдем мар, шошити чупса тухаяс чук. Тухсанда чазах алла лекмелле. Міншін дезен варманда да, шул шинче де ушкане-ушкане бех патрульзем жүрещі. Пуринчен тла хурал еттізем хыружы. Вәзем зем сірбушне үттішін сене шивыхада ямашы. Мен вас. Кунда юлзан пурберек шерекемелле. Тәплі қадірленмезір тарны де рен шолме. Қадірленме вара вұқыт шитмеш. Аптраны әбі пұштақла ғытлансабық машуқшыларым. Вилмеллек бұлзан музыка ба, теші вырыссем. Шапла да вилеме хиріш тухрым. Келенче шуртпай унашар асфальт сарза площадка бұр. Лабораторияда эшлеген немесем, унда ирхине хызем ларза килне чымыл машинасыне хварашы де, эшрен тухнны хышын киле ларза каяшы. Бір хине кардышне епшін тухрымда, шавында ларца хварна автомобильсенчен пір негірзі выртрым. Хужии азыр хазан шавындах персе брахи. Еп выртныне сесмесен, шак хыружы вырындан тухса дарып, термышра. Шанчык шукпа бірекчі, шабахта телее кура эш ончы. Эбі кірсі вұртны Мерседес темле пызық пушлығын бұлнымен. Тетемленсе житсен вол машинына кірсілар жеде моторне кірліктерме тұтынже. Ша вұқытра хам автомобиль тепенже сывлама чарыныбек шыпланса вұртырым. Вол мана азырға мары. Пызық пушлық сене деп паллашы. Хапхара тараган эсэсвіцем машинра мін бұрыне Хужи пропуск дартныбек шырлахрыш. Вара перін автомобиль тағыр шулба виштерчі. Малалла мен бұл нене каламасан да юре. Вуны минуда яхынлыплан завыртнық үшін сасардық сіксетідім да рульді цаларған чынна пушран теме худ шапрым. Выл сасы да мары, түрек түнце кайры. Автомобилі шул херінче юбашыне пырсатырынче. Алыга ушса сігесі, тада бен субага ушса шутны спичка бірақасы самантлық еш кәже хуут хыпса тухрре. Вара эпе кашхи тәттеме чымрым. Шавванн хышын вуны талык бұданса жүрерм. Шөррле компассыр тұрса юлны тинес карабебек шылдыр жіне бұқса удадып. Тол шудылсан пір-бір уды кубилш негірсе вырдадып. Ташта шүр жүргенше Чехословакия бұрыне білсе, шавында жетмеметленнетші. Чынахта, вунь бірмі ирхине Чехла калашнине илтсе вранса кайрым темле хирарым баршин уды тейшімін. Эбі вырысшын не білсен мана пулшма келішіш. Вара візімбе бірле яла лав шинелар сақ пырса кәдім. Виші талық кандым шак ұрышынзім бәдінче. Том тир тупса бәжіш, тарандаржыш, мұнча хутса кірттіште партизанзем патнел сатма қадарленчіш. Анчах шавы хытра ял хушынче немішсем бәдінче ішлене полицая вілерне бұлны. Шаванба карательзем берсе шитріш. Мана кударанчен түрігі мұлба бұлышны шамрық мұжыр хывыртрақ тұқсадарма үгітлері. Ебе карательзен алынелі срен, хыраныбе пүртрен тұқмарым. Бара ухтару вғыдынче жандарымзен алынелі крім. Вәзем шағын тайлзе келчіш. Пәтерчі хыын сымахне пуш казансен бұлжағане бұлына жин. Камера жыпланчы. Елфимов хын күрші мінде бұлені ұйдасса кәтсе вірді. Анжақ Турханов сазып памары. Мачын местін. Ебі білдерні вұртынлық сем хывна да тубыға манба бірле хилсе кересірен хұратын. Тарықса үйтірвіл. Ан Сывен Сывенгалары полковник. Санбек вилімрен құраса хамыр шинсене азапландарма келшіне бұлсан, ебі шағында вырдас фашистсен тискерлехе жінжен каласа халя никамада тіліндереймін. Кучлысем хыземех курашы, хылхалызем илдеші. Эзі бара айван, хун май мухтанашын. Кирлле мар мана сан выртынлыху. вұртынлығу. мар, Вагнер ешізіне тискереш тума чырмандарас тесе каларым. Әнене дірі. Әнен местіп, касада Чынағақ чырмандарас келіні болсан, совет чыннызіне пірлевлеріне чух чырмандармалладшы. Тень, келенче шурты тискерліксем шинчен неде де мәстір бұлыға. Вырын шинчен шікленсі ғитры Елфимов. Она да мәстіп, терме таврашынче терлі фантазерзем де, ексексем де шиделіклі. Пурне де әненсен пурнасы бұлас жүк. Сирін ерік, тері де Елфимов, юндармышсен йлыпе күрші енне шурумба жаврансажы планчы. Торханов нумайчен шивраймазыр кушне учса выртры. Фашистсем варжыра химий зэмбе узы курма хадырленнине пурде білеші. Имрит, адамсит, луизит, тада шавын ешшишінна білереген үтті ябала де узы курма бұлдарашшенде. Уншинчен кирлі Анчах Елфимове ытла да шанчыксыр Унашкал чен чыхланычен чыхланманни, шухышлар кенчен полковник. Вара кушне хупреде тэлэр сэгайры. Вундваттымыш сыбык. Черрен юлма шанчык шуғатны заключенный тем хытланмады бұлдарать. Хавжак чунлизем шагынса, е урых майба хызене хыземех валереші. ссыррисем надзирательзембе шабышса пуш хурашы. Елфимов конвойрзембе шабышса вилчче. Пăлхав тухни, термешізем жінчі хырушы чыпы. Аристан аллыне хеш пыжал лексенех пыдырмақ пушланать. Телефонзем вежемсір шыңғыравлашы, коридорзем дұры зем жұбашы. Надзирательзем пір камерран тебір камерына ятлаша-ятлаша васкашы. Үтічух пұшу салараган хефлингсем сасардық херзегаяшы де сәдел бұғана шемірме, революция юрызем юрлама, тәрлі лозылксем кышкырма тытынашы. Сехрехопна администрация салдаксене жінет. Вара урзагайны фашистсем хүдепсір жінзене камерына керекерехінеші, пере-пере вілереші. Елфимов конвойырдан пыжал туртса илсе, шабыжу жубышланы ирде шаплах пушланчы. Кындырлачен керлері гестапы терми. Юлашкинчен термешесем еле тухрыш тухрышех. Вара терме начальнике гестапы шефне унчинчен рапорт пама Хайль гетлер саламлары вăл бушлыха. Гер фюрер полхава бузардымар. пирен чухатусем пилік шын, иге конвойрба виçе надзиратель. Пăлхавщисен хушинче шир çирмă ултта, аманнисене шутласа тухма ӹлкремермăрха, анчах вилнисенчен темич хутытларах. Пылхав пуçлакансем камсем, коммунистсем мари, Үйтре эммерман пăдырмахшын вӹсене эплама кирлли шинчен систерсе хыжанда да мишень каварлашнывсем. Каваре мене палырмаре, ыйтса бәлдемір, пылғавшы пәченек шабы жұбышланы. хеф хефлінксем пожалса сыльце, нигам хелертмесірек шавламадыдынна. Пылғавшын хужама жімінле. Елфимов, тыткына лекне вырыс салдаге, кунда киличен концлагерден тарнышын. Елфимов, урашене сикседі джейммерман, Анилин индустрий не ишлеме яна скермари. Шава, пирен термене ына ашу жүрірцен тұтса Малдан чын хужаматне каламан бірге на уйрым камерына мар. Шитмел сагрыбинде тоғыр номерле хефлин қапырле бұрса хупны болны. Анжақ, пүрне ересем тұрық выл эсир шырана Елфимов иккенне білсенех, она урых камерына пәтчен хупсалартма хушым. Шавында кужарны жоқ конвойырсене табынны. Иммерман картотека тырых, щитмальза грбинде жер жерпәррәммер шаристант камиккенне ттерслери те хыбаланса юкре. Елфимов улда ларах Турхановпа пәрр камерра болны. Пирен вырттынлыхсене она баман маншику. Апла булсан совет де те паянах влермелле. Вагнер экспериментчизем шинчен, бир ирк памазыр пілеген шин шут тәнжере бұрынма бұлдараймаш, шуғышлары тірісіне білестесе гестапо жеві батне чималдан барбаросса надзирателе жінзетіп черіш. Херлі зуғалы термежі, хыйне хый яун хипекех лыпкында ергеллен дүтірі. Елфимова камерана бұрза хупны жух, шетмелза кірбінде тоғы піріміш номерлі арестант тойме жевратчы. Алыға ұшса құпныйде, шыраши егі хучен шағырдатныйде ұна ұйқыран вратмары камераран тухсан алык хышинче нумайчен вұртын итлесе тыдым. Анчах вәзем пір сымақта калашмарыш. Шергаши чен вәзене хупса камера алғы патне тада темеші худ пырза пақырым. Вәзе мунчух та туймеші вұратчыш. Тері надзиратель. Юре, кайма бұлдарадыр, ирк пачы иммерман. Ундан начальнике енне жаврынчы. Шетмел загрбинде тохжр барамыш номерле хевленға кунда илсе келчір. Допрос хышын ына урыхх камерына кужарыр, тада Барбарос сызыр бушне ун батне урыхх пір надзирательде ан шивғардыр. Хамыр унба, Швайцер штурмын фюрр гына калама пулдарать. Онландри ыйтрре шеф. Онландым гер штандартын Ура келлесене шанклаттарса хуравларе купули пульми эшмарине тавшырса илне терме пушлыхе. Шитмәл загрыбинде тăхышыр пәррәмеш хефлинга мӹнь бурыде виче гына тел булма булдарать. Эзир хавыр, швайцар следователь тада Барбаросса. Тәррес, халі ына хыйне кунда илсе килме хушыр. Фашистсемшӹн Барбаросса шанчыклы çын. Шак термере вăл вуны жултларах ішлет. Анчах темле шанчықлы да турымар, пурне те пілсетіма пулдараймаш, шуғышлары Рудольф. Ех, Елфимов не чәррендітні булсан, Турханов па калашны калашманны шинжен тепленіца білні булттымыр. Пирін сотрудниксем тошмана влерме ұтлашы васкашы. Кувара тебір чух, хамырақ хыды чырмандарать. Эммерман сейфран папка турцагылар жеде сәделшіне ұшса ушса Кунда шитмел загрбинде тұғыжыр бірреміш Хефлинг шинжен калаган документсене бухна. Вұл совет полковникин ике портрет жіне сынаса бұқры. Бірне айкен жән, теприне пит енжен бұқса үгерне. Сынран бұқма кернекліде шіріп характерлі шынбек күрінат, шуғышлары гестапы шефі. Мін білетші вұл пирін жінжен, мінле шуғыш шевежетші унын сарлага шамгаллы бұ Вагнер эксперимент жесем жінжен илтніші, е эш пуласы она азада келмешші, мінле білмілеші жавна. Турханов немешле калашма білместені де эммермана самая хумхандарадь. Лабораторире мен дуны жінжен гестапра ішлегенсіне де пурне де пілдерме юрамаш унчинчен гаул лейтер, Рудольфа хыйпатнеченсе хыда Стударначы. Халяк допросра толма журлы калашма лекет. Линц хулинчи гестапра вырысла білеген сотрудниксем мінбур деші чіншеш. Везенчен ултыжы аржинцем. пэри шамрык хэр. Аржинзенчен вишшеже СД офицерезем. Ытызем граждан вырши вăхренче раширан тарнă шур гвардейцем. Анилин индустрии выртынлыхесене шанма пула тивізіне. Татса галама хень. Вагнер профессоран хере. Гестапыравыл вырысла жирна хутсене нимшле гужарны шерде Да Допрос следователь следовательсем час-часах менче каламалла марс максимбе выржашы. Шаван баана следователь камерине толмач булма пірреде мен Халя ирксірех мелегет. кет. ха он шанчықлығы хеберги иккіленме сылдав жүк. Елфимов піліне вртынлыксем унын ашын вұртынлықызем. Савны хері ашы шинчен узал ятсар мәнде. Купуриншін де паллы. Шитменніне Рудольф Рудольф пірне бірі тақшанданбақ юрадашы. Варжы хышын мұшырланма қадірленеші. Шаванба ұна ұтты тылмачсынчен ұтларақ шанма пулать. Шак шухышпа эммерман шынгырав кнопкине пусреде онын унын адъюттан жегірзедіжі. Фройлен Фанни эше тухны ыйтры бушлых. Яланхи пеге хы ларать, хуравларе пурнеде білеген шамрык офицер. Чынзе кейлер. Унтер штурмфюрер тухса кайсан саман тәйіртмері бұлі. Кабинеда эздара ішлеген хирарым. Офицерзен формене тұхынны күн квак күшлі сары хер Иммерман ына кашны гунах теме хут курать. Ирклі вғыда да час-часах хунба бірле иртерет. Шавахта унын шинче пилікле кіпе, кіттіл видер балыраган чымыр ккырресем жіне хыйма курна кужа качи евер тәмсілсе Гер штандартын фюрер, эсирччен небе килтем, Шаршынны йеркипе ура келлисене шаклаттар жахер. Фанни, кунда ютчын шиук? ба хамыра хамыр, устав кыдартны бек мар, пір-бірне юрадаган тытма тытна бұлдаратпыр. Үпкелеш Рудольф. Кажар, әбі службыра, кассада трехер. Юре, кымылсыр пульчышев. Эпин службы калажы калажыбыр. Паян пирен пір вырыс полковник не мала. малла. Выл немешле пілмеш. Үтті тылмашсем ер жүлі мар. Шавынба следователь камерине сиречен мелекре. Эзер Манумра беварш варшмастыр десе сымақ барзан хирішмар, тада камерра пуш казан тавражы дян булдыр. О, Фанни, ун бірге анхумханыр, эбір унба тахшанхи туссем бек пиде лыпкын жыбыр. Пуш казана азынны вара пачах вырынзыр. Эбі ерце быраган учрежденире унашкалчынзем пәле деп унчинчен ача чухнех пір юмах кінекінче вуланыччы. вадылны вадылныбе зырдырса юлны арыслан антилопозе момынче хын аш ашкагай шегенсем нехшан да булман десе түрре тухма бұқны дит. Тырықлаза күлчі хер. Иммерман ына челхіне чарма білмен шын хыдырза илес шынчы. адъютант чырмандарчы герштандартан фюрер. Шитмәл сағыр бінде тұқшыр бірімш номерлі хефтлинға конвой байлсе келчіш. Білдер жывал. Ченер, хушы бұшлық. Фанни, езір шавсыдел хушыне керсі ларыр. Хушса хучывал, хере уйрым седеле кыдартса. Бүліме алысыне сонжырланы турхан файлсе кәчіш. Ларыр, хушы гестапы бұшлығы. Кляйн Михельбе швайцер следовательсем эзір мін хытланны жинчен пітімбек қаласа бачыш. Эбір хефлингсем закона хизепленіне хирішмар. Шаунба малдан закон хушныбек паллажы бір. Эбі иммерман штандартын фюрер. Кут толмач, яджы фанни. Шапла изір пірін жинчен мін кирлине пәлдір. Халі хывыр жинчен каласа барыр. Шак сымақсыне вырысла Торханов Турханов вырындан хұскалмазыр Ондан гестаповец кадартны буган жинеларчы. Иммерман чинчен вăл тахшанах илтнне. Фашисла Германири хыруши пуш жән пірі иккенне де унченех пэлне. Шаванба Владимир Александрович унчене әмірліхе хастуза юласчы денебек тингерсе бұқры. Турханфа курсан гестапо шевепе унын тылмачы, шак термерел раган шинсен йырым-йырым тумтерне тұхынны пулинде кадрды офицер кірнекне шухатман едемшіне қызықланса бұқрыш. Вара шак виже шыннын пужынче пір вұқытрах терлі шухыш чуральчы. Тем десенде шымылын парынас шын марахку, тавшырса илчі гестапевец – Онышын жеммен бұлза ертене сынран бұқса білмехен. Анчақ бире епле бұдарма пыдарма манныне сесме евірмар. Епле севен елдырда тұрыш көжізем ман яда үлтсен. Май келіні бұлзан, ним шерлемезір туртса жүрні бөлетші. Хайар Ну нумай тұрмашмалла боласа чуным сізет. Интерес ледем, тері хыйышын епле салхуллы бұғашы кучесем. Мінлі шухыш явнатшы бұжынче. Үйтпевебе кундаларат. бе ташта инше, пин шухрымри раше уйхерзембе, хулы ялізінче жүрет пуленде шақ самантра. Ытлада Александра Дюмасын ласапана Дантеза за илтерет. Шел, гестапыратель болдымыр, ирекре баллашна болсан епле кызыкланса итлене болыттым унын сымахне. Шугыл тумланна гестаповеці бірге икіленмелі жукха, көінде чи хыружы тышмансенчен пірі, шуғышлать Турханов. Талмаджы вара чынны бехтелін ереть. Мінле жыба келзел артны жыына казан казанба юнажар. Тем тесенде куншын юнлы фашизм айыплы. Ана булашеш яшкерме хызен тілінмелле илемле сын бұшыпе, патырла тума хавхаландара свырынне пуш казан аллыне тытса барасы жын ырми канми ішлеші шак пиріштізем. Дапрос ялан хипекех арестандыны хужама жібе ятне, хышанда да ұшта журалыне жернен жән бұшланчы. Ундан калашу Елфимов шине көшірі. Елфимов шинчен езірмен үйтрі Кам вара выл, тәліннебек Турханов. Хылырба бір камерра шергашны А, онландым. Шерле ихран выранза юнажар кой шинче чынахах тагам выртны бек Анчах тебір худ шевырзагайны берге ун шинчен шавындах манны. Ирхине анаебе вранычынех надзирательзем камераран илсе тухсагайны. Тер полковник. бакалашманы. Ырзымақта калашман, ятнеде сирден гына илтрім, тыттарчы Турханов. Вагнер ятнеде илтмен болеха, вәчірхензе ыйтры Рудольф. Вагнер ятне илтне, лыпкан хуравлары полковник. Иммерман еппечик небек сикседачы. Калырха кам вравыл, хывырды выл. Немеш композиторы, Лоэн Грин, Тан гейзер, вежеген голландец тада ытты лайық операзен авторы. Сымақ композитор жінжен мар, ученый шинжен бұрат. Унбек ученый жінжен үлікмен. Чаплы открытий двайман болыға, она пирінші жура пілмеші. Тылма жіншак сене немішле күжармалладшы, анжақ выл арестантпа тавлашмады Туна кышкырса выл, темеше де туна. Мана тене пуршердеде, вăл шутра Совет Союзынче делайых плеще, вăл тӹнчери паллы химиксенчен пӹри. Тăхтăр хафанни, чарчы шеф, мӹнчинчен тавлашат резир, уйдыба хуравне те халях кучарса барыр. Хер кучарчы, шавна илсен иммерман шыммылланах сывласа ячы. Турра жегір тері вылышра. Елфимов мен біліне чынаха каласапама әлгіреймен болмалла. сырын композитор жінжен сөбілдетсе ларас шукчы болы. Фанни он жуғышне петрен бұқсақ тав жерчі. Курадыры, сирден итмазыр тавлашны де узыллы бүлчі. Выл манат тешінчен чынахақ нехшанда үлтмен болмалла, тері выл. Шабақ манран итмазыр урық бір зымақта ангала жыр. хынарамар. Урым қалашма калашма вăхыт чук. Пирен әшінже эшшинче білмелі. білмелле. Кучарырмалла. Хэн биографине каласа бадыр. Азырғаттарыр. Суйны узызыр. Ибір чынны не білетпір. Улдалама хытланнышын унын явап тытмалла булать. Тылмач күжарчы. Вара Турханов, Флеминг профессора госпиталере галазабанын легендына тепре галары. Фаннижен ку приключенілі роман бекех пульчы. Рудольф Астударза быман булсан, выл совет офицерин сымахесене немешле кучарма да манмаллатчы. Курзанах куахал жин марине сисрым. Епле интереслі пурныш, мінжухлі курнывыл, мінжухлі дюсне. Маун ба прабалашмалла балашмалла жы. Хыды пашырхан халі фанни. Полковник биографине шамрык мар, гестапы шефе де темлесе хитлері. Анчах унын кучесем херінні евір ялдырдатмарыш, каланы жәмін хізінсе, тіксімленсе бүджіш. Фройлен Фанни, эзір ун сымахызіне әнене дірі? Херінне тұрхлаза пықры гестаповец. Суймавыл пәчігадямар вет, кашны смахне хынене деп, татсагалары талмач. Чон, выл жамар, шыл ер Рудольф. Хывыр вара пәджік ажаба пірех. Анча ғытлашы ан пұжырғаныр. Выл сири шешмар. Гестапыра нумай вғыт вұртын агент бұлса ішленешінна да шымылына хулдаланы. Эбі ана сыватны штокман фрау шинжен каладып. Пулма бұлдараймаш. Аллы бесі дел шапры тарықны хер. Шәк сымақсыне иммерман Турханов немешле пілні пілменнені тепретер слезе бұғазым әтпек алары. Шавын бағына күш термезір сына саларжы. ним полковник ним булманбеке хлыпкын кәтселарныне курсан, юлашкинчен выл немешле галашныне ынланманны бірге иккіленмей бүлчі. Эзир Варшавына иртне октябрь уйхын икіміш числынче шитне дерір. Унчен большыра нихшанда булманы? Нихшанда булман лыпкын хуравлары Турханов. «Ду люкс швайн кәрл!» Сәделе шапса кышкыржы гестапевец «Кожар!» Кожар мастып, чалт сікседі жехер. «Эзір мастыр дезе сымақ падыр. Качарыр дарғасшын елдақ манзагайны, урық апла томып. Әненер Фанни. Иріксірек қолғалаза он алыне дытса жұптуры Рудольф ку Генерал губернаторствына эсир кыргунне мар, çургунне çитнне. Малдан Люблин свинче партизан отряджы йергелене, пире хире çапăçнă, ундан çав отрядпа кельце свине кучнă, юлашкинчен Варшавына тухса Изир мен мен дуныне абвер пәдембех пәлсе тоны. Унчинчен шак папкари документсем пиде ушын галашы. Візенчен иккішне шеш вулаза барыбыр. Итлер. Иммерман тылмача машинкыба печетлене хут листизем тытаржде унда мменнширнине вырысла кучарма хушры. Кызем Мюллер полковник Берлина ярсатона донесенизенчен югерсе илнне копизем бульчыш. Унда Турхановын кашны удымне теріс шырзабыны. Суйны узысыр, ибір пурне де плетпір, Шабы жура шиеле тухна бек капайланчы гестаповец. Шакна кучарны чух Фанни полковник шине шеллесе пăхрре. Пледер бұлзан мін тума дадыр, парын Маре Турханов. Эзер мін галасыне білес келчі, сирен шыбыр хывыралыра, суйзан тузан, айбыр тада ытлара Түрек тюрек чынныне галасан шымылланать, онланмалла галады би ебі. Ынланмалла лазарах хуравлары полковник. Апла булсан, Мюллер полковник шинжен мен білнене, теплен калаза барыр, Мен дуза бұрынны выл кельцы свинже. Шара автомашины зембе паэсене юзамаллы мастерской шефе булны бек астывады. Кам галаре сере Штаб начальнике, выл Мюллер арымбе курса калашрым Мюллер арымы партизан бетел булса калашныи чынны бехтелен жейммерман. Турханов мүллер аллыне лекне радисткіна унын арымбе улыштарны шинчен каласа Хаме пшав вғытра булман, вислы урлы кашны контузелені паллаган поляксем баденче выртны. Шавынба әшімінле бұлныне тепленек білместіп, тесевішлері сымахне Турханов. Гестапеведзін көжізем выжы кашқырынны бек хыпса тухрыш. Пилікшір-пилікміш авер группын вұртынлығызем гестапына хыды интереслендерме бұлдарашы. Шуғышлары Владимир Александрович. бе халі унын яджығына юлнэнде. Пушлыхебе пәдім документ жізіне тақшынақ совет разведке аллыне баны. Пиреншен куэш пӹлдӹр шуны юр тӹшне те тымаш, түрек тюрех каласмар, хыйсене мін кирлине пӹлембех пӹлсен, фашисем мана чәррен хварас шук. Кун жулыма тызас тесен выртынлыксене пӹчӹккен-пӹчӹккен каласа Арыме партизансен аллыне лексенде Мюллер автомастерской мар, авергруппа шефе кенне плеймерри. Пәліне бұлзан ұн мүллерне хыйне алла шақлатмалладшы. Юре, ана кайрақ бадырслебір. Унчен бере мүллер ұшқынне кам шымірсе тұқныне білдерір. Куйдыва тәплін шудат сабама бұлдараймастып, үйілвешінче аста Астахов ятлышын мүллер мастерскойне пірле табынса тустарма чынчы. Ибір келішмермір. Міншін Астахова жан мармыр. Беларусирен келіні партизанцем она провокатор бұлітезе жұтлатчыш. Вара выл мүллер не хый отряджі бешеш табынны? Пілместіп партизанзен хушынче мастерской шефне Астахов хыяллыбек персе брахны дене хыбар сарылнычы. Анча хибир шау хыбара тіріслеме әлгірей мермір. Міншін, васказа Варшавына тұқса қаймалла бұлныраны? Уншын мар. Пәргашкіне партизансен хурале темлешінсем утса шевхарныне сисне де чарынса тыма хушны. Лешсем итлемен. Вара хуралба паламан чинзен хушинче пергележі бұл иртне. Ирхіне ша вырында темеші вилет упрымыр. Везенчен пери астахов вилли бульче. Ана хывыр кучырбах көрдірі. Хам кушпах. Иммерман папкран темеші сынугер чықыларса хучы. Пағырха шағында шуге астахов тенешін кыдарты вăл Сарзахуны югерчиксем çине. Агы вăл РАО майоребе подполковнике хушинче ларать, кыдарты Турханов бір сын югерчик шине. Кына палладыри, тепр сын югерчике тұпсабаджы гестаповец. Ку Мюллер полковнигін сыне пульчче, анжақ Турханов ына палламаре. Курнышын сыне маш, туйынмаш, теревыл кыштах шуғыслаза ларны Остыне Рудольфа ненме хужать. Коммунистене курайман чыри ына хирешлеть. Ташман галанне айван гына әненме бұлдарашы, шуғышлать волышра. Суясса да ухмақсем шеш суймашы. ұлдавшы яланақ шейле тухать. Шак полковник та мана улдалашынынде, анчах эбе пурныш курнышын, мана шара алыба шулы ғаймын. Мюллер шинчен дада мен Урықнем де білместіп. Калырха, выл вильні деніне езірміншін дирех шымылын әненіне. Ним беделі планаймары гестаповец. Оста разведчика шынесі евірі әшіккенне де? Выл разведчик екенне біліні болсан, тен әненес шукчы де бұлі. Анжахи біріна мастерской шефі гнадесі жұтланы дерімшке тюребе каласан, пире унашкалшын кызыкландарман. Шитменине шав вғытра манын Варшавына васқыза тұқсағаймалла болжы. Мен дума, хывырдайтыры Рудольф. Пирен радистка выршечен шав хулара бурынны. Тыткынран таврынсан вылхызен вартынлық не білдерді. Онын ашы пал архитектор, амышы чаплы художник болны мен. Унашкалшынцем хывырах біледері чазақ пуяшы. Радистка ашы де укшан умай болны деть. Выршы тухасса сень, візем златой зене доллар баулыштарын тада ювелир сенчен ылдын нумай туянны. Анжақ немешсем, хулабатне вежі енжен хывыр чевгарза келіні біргі, шав буянлыға шанчықлы вырына бұдарса, Румыния тухсадар мақытлан забықны. Ибір візен мұлне тупса, оборона фон не памашутларымыр. Варшавына шау сылдав бадуқса гаймалла Мишень, вуннын ухши нумай булны. Радиска теплен білмен. Анчах ылданемінебе шутласан шур миллионран каямар Чынны Чыннебе мін жохле бульчі. Кушызіне шиштерзі өйтірнеміш. Пілместіп, шыраса тупма әлгірей мерімір. Эбир Варшавына бұрзагене күн пылғав бұшланжы. Пылғав шызыне часах хула варыне хузабыштаржыш. Вутлы ғыран тұқсадарма майжук біргі, эбир тұтқынран тарны совет бірле халық шарне кедемір. Мана полковник тесе түрек подразделение командиры туза хучыш. Сирен подразделение Хошчух икшіре дешідетчі, анчах пылхавшызем капитуляци туны вғытра шыршин да юлмары. Поляксем унчух тыткына барынчыш, ибір вислы урлы кашса херлі шарба бірлешме шут тытрымыр. Хула варенчен шыран херіне канализация коллекторы видер чиберех тухрымыр. Анчах кунда бере сирен патрульзем табынчыште мана кығырдан пулі бұрзадивре. Урх немінде тумастып аманны хышын теми жүгіндан тень тона кедім. Онжо ебі сирен госпиталь ревырдаттым, онландаржы Турханов. Йөре эбір кына тәплендіріслі бір, шағынба паян хидопрозавыш ледіп, тері деймірман адъютант жінжі. Рудольф, служба рибек мар, ирклі вғытра пірле шүрене чухнехи бек ятран жінжі фанни сен йылыбе ман пір ябала шинчен пілесчі, ұйтма юради. Юрадь, ұшын күлчі иммерман. Хер арестант енне де пір тапқырын немчен месір тенгерсе бұқсатычы, ұндан именчіклен күлчі, ұлшынны сасыба шаплайтры. эзи азынны радистка халешта бұрынат. Выл патрсен вілім бе вілчі, тері Турханов. Мінле, Ташман пистолет пателленіне курсан хын келет командира хуплары. Сирей мана. Калырха, хитре херчей ол. Полковник кушне үншіне шеклесе бұқры. Сиренбеге хитретчі. Фанни хавасын шишсе елчі. Вырысла білмені мірман, вәзем мен жінжен калашныне мары. Анжақ савны, шаплақытланны она пачах келішмері. Шавынба ына арестантран уйырма васкаре. Илсі кайыр! Турханов шіне кыдартрывыл тенчеш кірсетіні Ах, интерес лешке унын Рудольф, мінле шутладын, чынныне галары жывыл е тадах тыттарчы гына терехер. суи пірлех пулаган, тышмана шанмашук, Шабақта шабахта эйбір чынныне білсе житмезір лыпланмы бір тадақ до просто вастедіні? Да просто тывы бір, май майзембеде узы көрі бір. Апла бұлзан, тылмач әшісіне дума яланақ жын, савны ешімне ажашланаган кужак евір сірінже фанни. Узалсымақ сәмбе варшныне итлемелле бұласыран храмастаны, күлчі эммірман. Тада айып хамда шеклене деп. Мінрен, Шәк вырыс хама савны тұратса варасыран, шүтлері аржин. Ақылдатса яжехер, эс юреях мышкладынынде, гестапыра шілеген аршынсем унашкал құрушлықран хыдылма білейші. Есірвет ведь Германи тышманесене сене мар, юрадури сене де крематорик магинче шундарма булдарадыр. Шавынба ыслыдын лыжынсем сиренбе хержін вун биллікміш сыбак. Малдан илсе келсе хупны камерара да ырри немехте шукчы. не тадая бахрақ болжы. Надзиратель тухса гайзанах Турханов тавралла бақса шаврынчы. Шывашы дыген жипекех. Чүрече таврашы шук. Такшан акшар швеге сәрсей шуратны стеназем пындықса Урайне Урайненек шанды шуман дейін. Тірлі тазамарлық типсе хытныбе пәдімбек шәрік шыршы сымзана журать. Кунда вғырласы вүшінда да шур ұтла ытла пурынас шук. Черлесе вилмелле. Черлех стеріш пулмалла фашистсем, шухышлары Турханов. Вайхали ешса эдем крешми булать, шаванба илсе келсе хупрышынде жақшыдыға. Допрос вырыматызлыны бірге абат цырхы варджыш хырым тюшмешук вышныпе вышнепе ыш пытранать. Шава заба манастезе полковник гестапо начальнигебе калашныне аса илчче. Хам Польшына хыжан бұрза не бұтарма майшук. Шунаган самолет шинчен пірлесіксе юлны веше болякран иккеже агенче пульчче. Візем ман шинчен немішсене білдерсе бирки біргі иккеленме шук отряд кельцы воеводственче епле шапышныне Мюллер полковник Берлина білдерсе тыны. Варшавра эпемен туныне разведки гнамар краевый шар командование депутарса тарас щук. гестапы манчинчен нуммай ябалана білме бұлдарат. Выл пілегенішсіне тунны усызыр. Унбек чухне тышмана шавешсіне урықланландырма тұршас пулать. Иммер мана пуринченетла Мюллер полковник шыби хыды кызыкландырать. Шавна білсе выл мана вілерес шукха. Апла булзан ман абвер группа выртынлыхесене уш сабама васқамалла мар. Шухышларе Турханов. Иммер мана Мюллер шыби чынаха хыды кызыкландарчы. Канарис адмирала аресленерембе гестапыри рипушлықсем абвер выртынлыхесене пілесшін тем да хадыр. Мюллер полковник әжі десе ятпаны ұйду шав вұртынлық сенжен пірі. Унын тупсым не тупагана пызык парне кедет. Ахалден марынде Иммерман Турханов патель болмат тәплен қадырленжі Малдан нізен лагерін жән ярзабаны худсене қырандашпа турда турдақ вуласа тухры. Ундан Турхановын Берлинран ұйтса документ документсемпе паллашы. Юлашкинчен допросра мін үйтмаллыне худчине ширса худжы. Шаван хышын тінь хайпатне аслы следователечен дерчі. Гер Швайцер орден илес Он ыйтрывыл. Унчинчен кашны нимеш кунен шәрінеметленет, ебылды кулыба епре гестапы следователі. Еп ялнах аслы фюрерін шанчықлы тарчи булмадырышадып. Тұрышны гына шиделіксір, ұнзыр пүшне пілні керлі. Турханов бабалашым, Пирен алла чынахах пызық кайык лекне. Тері деймірман совет полковниге хый шинчен мен не білдерчі. Чынныне калары живыл. Икеленже штурмын фюрер. Польшына леп-леп нине терес булмалла. Дос ери документ сембетанлаштар запахрымда немле хері тубын Шабах пӹтембек шанма çук. Хышпыр ябылысене пирден пыдарашын пулни ушымлынах сисенет. Пыдарайме, кудынлашма бұшлазан, эпирына хенеме электроток па кыдыклама да булдарат пыр. Вăхыт пүлчі пӱлчче пушлых, малдан майзембе ұзы узы курыбыр. Вұл бірі мүллер полковник армия партизан отрядинче пулнине пілдерчі. Шавна шыраза тупас пылать. Пилікшір пилікмыш аббергруппыра ішлені шынзінчен пересем шап жура вилне, те перезем хыбарсыр шухалны. Чәррін юлнызем шукпа бірех. Шавынба візем пиріншін темрін хаклы. Онландыры? Онландым мүллере шешінчен пілегенсен пурде анчуғалчыр десен, вәсіне шыраса тупмалла да хамыр термине илсе келсе хупмалла. Эсер хирішмар пулсан, әше халех тыдынып, сымақпаджа аслы следователь. Юре, келші шеф, шәне хыбарсене пілдерсек тұрыр. Үті авланман бекех Рудольф хойын пушы хваттерінже сахал булгалать. Абат шеес болсан, е ресторана керсе дугать, е хыйбек хузах туззембе офицерсен столовыне жүрет. Шавгун был Вагнерсем паденче абатланма жутланычче. Анчах май келмері. Рудольф, чэнчана телефонба. телефон ба. Килха, пәрішінжен калашададылмалла үшін жән, Телефонба каламалли махмар. Хывна ғудындағы деп, тері депі чыжы трубкына Капай Капайчык шынна кутарық тарзаячы. Кашны удымрақ мана нембір не хуманныне кытартмадырышат. Юшсех бараган чуста бек пыжылдатры выл. Мул жән вайлы тенжере урық шүк тет пуленде. Анчах эп, хыйне керек хыжанда термене да перзе да булдарадып, да пілмеш сысна. Шак шуғышпа візергензе бұрзаге жывыл питчі батне. Кино кодартмалли залбек пызык кабинетра Адольф паченех темскер шинчен шуғышлазалар атмін. Итлі хапитчі, хиршме бұшлары шылле сывлық сунны сунман мана кашны пули пульмен шпе хупатначынни, пәлетіні за жидерчі. Телефон пуршке маунба мәрі Иксімір калаштыне ют шинитлесетіні меш мана. Лыпқын хуравлары петчіжі. Гестапы шефін телефонне вұртын итлемеші. Анай валанзадор! Ун телефонне ытызен жән ытлара кетлеші. Эзір пір-бірне них шанда шанмастыр піррлешлігінзем хушинче шанчықлышынзем щукине Рудольф аван білет. Вәзем банк құп хупны ерішмензем евір, керек құшанда бір-бірне сашыт мағадырынде. Ним думада шук, петчежі каланыпе келжес бұлад. қалай пен, мінле шына пырза шырттыры сана. Шына же шырттыны болзан сана чырмандарас шукчы. Мана удав, пылма ба Шавынба чырмандармалла бұлжы. Мінлі ұдав. Хұраны бе тұрдыр жетрезі үйлчі Рудольф. Цюриха жінеші. Банкир батнеи? Урыққан батне бұлдыр, шағын батнеінде, шанчықлы шынран заяны. Езі кирлі бұлсан, унын хойын сан батна келмелі. Бере міскенленсе жүрені келішмеш. Барух еврей, вылсана сана бұқын задыраган жән хұрат. Тел болмас анда юрамаш. Анилин индустрин ют шыршывзенче ешесене пурнышлама пітімбех выл укша барзадрать. Пурбірех еврей умынче пуштайза тұрас шук, ерінсе тудыне тасры Рудольф. Еврей умынче мар, банкир умынче, комплет, тенге преру ихран активсем, анчах маналара тұрса юліш, ирксірех баруха апушапмалла булать. Фюрер туны пинчулық хрейха шыва шине ұзатма ытла хан васка. Епі мар, херлі жар васкать. Кәшек тубы кімзірдет никунда да илдінме бұшляк. Унчен шылма май бұрризіне де бұлін шылас бұлать. Мәнішпе чынни палы? Америкари US Chemical Corporation чынни пирін концерна кереген заводсен шыбипе қызқлан теть. X пірре лабораторре тунысын авзене үйгерні кинопленка зене илзе бұма ыйдашы. Шереллеп Адольф. Чибер калаш! Хыбыланза үйкре жөлі. Шар вұртынлығызіне ұпраза ұсырама білмесен пірі іксімреде шақса білері шевет. Эзі гестапы жефе. Хамыран шакчыр десен мін думалдыне чухладын, шавын патчендім сана. Шулах жан тұхмалла. Иран, самолет за каспана. Пәрбір сізімлі агент пленка жіне ан Юре, кына майлаштарма пуле. Мана икс пәррәшінжен Америка разведки білме бұлдарасы памаш. Шар вұртынлығы мінлем айбасырғын задухныне білсен, фюрер пәдередех. кыш! тудыне пырчы петчеше. Гитлерін сірде әш мый Паян хыраза тұрсан, ыран кәлмешей юлма булдарат пірвет. Кувара вилемренде хырушырақ. Мул хушишень, мул юласын юласынжен хруши нимде чукынде. Рудольфына лайық білет. Хыййде пичешен укшине булагына хизебе кемери иха. Ирксірех Вара Варавесем седел хушине кама камамынле улдаласа чәрін юлас, тада мула жылса хварас десен мін думалдыне теплін сүтсе Тебір үрхіне гестапы шефе Швайцер кабинетне құйық бұрса кәжі. Мінде бұленшін не пури, үйтірвіл ұшын саламланы құшын. Телеграмма елдім. Мюллер полковникын келгіші шулла Швейцария дұқсағайны да кайылла таврынман десе білдереші вырынды гестапыран. Перін Хлырба пірле пилекшінейлерде паянақ Цюриха тұқса кайыр. Самолет кындырла тілінче сывлыша жікленет. Цюрихра камба шығынмалла. Уншинчен питче каласа бары, выл сирінбе пірлевішмелле. Командировка вăхынче Исерпурде коммерция çепе çүрекен çынсем пулса Шавынба СД формене ахал шинсен тумтерепе улштарман маныр. Хадырленер, тада вишесе кетрен аэродромра булмалла. Кындырла Адольф Иммерманба коммерци жібе жүреген лартна самолет сывлыша чиберекшікленчі де аныш еннелле жолды Вунул сыпық. Вагнер профессор экспериментчесем пирки Елфимов тіріс Гитлер генералізем Анилин индустрии концерне пиндедығы жыр херхвишіміш чулдах секретлы лаборатория ұшмағушны. Вара хими заводжебе юнажар кашлазалараган вады вырмана Маутхаузен концлагерінчен шүрттер вас әже чухлаган жінсене елсе бұны да бетонба кандыкран тывады хутлы шүрт тузалартны. Әшлегенсене не тышмана ан пілдер чірдезе, әжі бітсене крематорик маген шундар заяны. Лабораторире кирлі хышпыр оборудование Германирет вайман піргі ют чыржывсенче пуринчен Америка Америкра туянмалла булны. Анчах Америка правительстві унашкал тавара тышмана сутма лицензи барас щуки сымақсырақ паллы. Унбек чухне капиталистсем посредниксен бұлжывбе узы күращы. Анилен индустрий концерне де шапла дуре. Цюрихри Барух бе, US Chemical Corporation ятлы химик корпорациян Швейцарири филиале шагешре посредник пулма келіші. Керлі хадырсем Швейцария урлы келсе тәжіш. Шапла Америка салда кезем Гитлер жарыбе шабыш сайын тұқны вғытра капиталистчісем неміш предпринимателесіне хеш пыжал тузагларма кирлі хадыр сутса бұйрыш. Цюрихри аэродромра эмирмана барух банкінже эшлеген слушащика цейлчі. Немешсене малдан хына шүрдінче иге номера вырнаштарчы. Ундан Адольфа Мерседес ларца банкирын хула дулажынчи виллине илсе кайры. Кундал вып тюлек, Темір гарда дытса сатра бұдан салараган виші хутлы кабыр журда чәнмен хыназыне кіртмеші. Шавынба вұрттын думаллы жән калашма негамда чырмандарас шук. Господин барон хыын кабинетінче, жі секретарь. Эзір хирішмар бұлзан түре хунда кәрібір. Вәзем, сарлага да шапшуры мрамыр картлашка тырых иккімш худа барчыш. Шыршлы еврей, чундан дарықса жуғышлары неміш. Кәтсейлме аэродрома мар, кабинетін жәнде дұхман, епле мұшқылат бірден, таза юнлар рейцін жән. Мен вас, варшы хирінче чешіндерме пілмермір болсан, ирсір ташман умынче пуш тайзатырас сегін айылат берін концерн шефі банкир пірі-пірінбе вұршычынех баллашнычы. Юлашки пілік шулхушынче темежі хутта тіл болса калашны. Кабинетра банкир пычен мар, хын кәрюжі кәтселар атмен. Ка хаклы иммерман, урашине мазырақ седел урлы алы барса каларе барон. Ылханлы падагры пуган нех пыдалазылартны бірге вырынтан да тапранаймастып. Шанба сире хиреш Паллажер, US Chemical Corporation представителі мистер Чарльз Томпсон. Американец панемеш пірне бірі аладыцах ұшын саламларыш. Урық шертетіл бұлны булсан эбесере бизнесмен мар. Хамыр кемесіне шыва будараган крейсер капитане бүліктесі жұтламалладшы. Флотри офицер формисіре пити келішет пір вғытырақ еплесе тада мұқтаса елчі иммерман. Мін вас, ергей жапла, вұршы вғынче пұясымыт пегіна бұрынны сахал, пірін тышман бада юндық сажапшмалла, шанба флотри полковник тумне маллекре лекре, ұнландар сапачы банкир кәрюжі. Анжақ күгірді рыцар жүрей табат пулсан, тұшмансем хірсе жабышны вғытра да пірне бірі пұл Кутелешпе мистер Томсон уйрмақ тавшырулы. Астывырха мұрман, Выл бұлшман бұлзан сирен чаплы концернын X-пірі лаборатория вұхытра же яма пулдарат чи үйтірі банкир. Пирін концерна зайраган зем сире уншын чыререн тавды ваше бұш тайры немеш. Евіргеліні келіні жүхне езір иксірде пулы жұзыр хвар марыр пирен пурзымырында большевиксене тіп тумалыне шуда илсен, малашне де алла алын тыдынса ішлеметі тивет, хыйнеметне банкир. Тәріс келші мірман. Англибе Америкари, тада Германири предпринимательсен тошман Пэрре. Социализм тваган совет халыхе, тада выл хышын кайма булдараган пролетариат фюрер йынышман болсан, эбирнихшан да пәрбірне пылма тапрадас шукчы. Пір тапқыр пөлім шыпланчы. Мул хушисем шухыша кайрыш. Эммерманын Томсын мін каласыне білес килет, Шавын бавыл унчине күштіктер мезір бұғат. Коммунистсен интернационал лавренде өбе фашистсен национализмла политики пиріншін пірданақ сиенлі Пәрі жері бұянлыға халық аллыне барашын, кепри она хойкісіне чықса дұлдарасшын. Бизнес чүжіклендер десен візіне икішне де теп тумалла. Шавын хышын Америка ба Европари патшалық сенче бұрынаган Африка ба Азири халық сене бизнесшын үшлеттерме тұдыныш. Варшы бурнаша юхындарат, Совет Союзы де варшы хышын пірден пылыжы Вара Африка ба Азири халықсыне шешмар, Рашири халықсыне де хамыржын ішлеттерме бөлетчі. Хұшса хұч банкир. Она да асырақтыды бір, келіші керуші. Пірсымақ қалазан, Иран мінле бұрна Сибирге Америка ба англири бизнесмен зен немеш азымбе варшы бітітчінек калашшададылмалла. Ибір хадер, гер Эмерман, изир епле, Майгилне таран те кала жубышлама дырыжы бір. Чанақта пире бире петтменни бәтменні хыды Азырғанарақ каларе Чел нет немеш шушлары томсын. анчах хале вăхыча урых. Гитлер шаре вилмелле аманны кашкырба пірех. Тек выл хыйын тыванесене хүделейме. Шер шинче бір хужа тыратпăр. Нимешсен, яппунсен, итальянсен хышын бере кушран бұқмалла бұлі. Тхыды олшынчы тінче, палламалламар олшынчы, тінчебе бірле хамырда ұлшын атпыр. Кам бұлныға әбі вуны кайрах. кайрақ. Чынақта, мінлешін бұлны Чарльз Томсон вуны жұл кайрақ. Он ехінші аржинсе мен авалданбақ шар службинче тыны иншетри крепостсембе фортсенче, утрав варренче утравсенче иртневзене мірі. Вадлылы ченех хэш пежала алран вжертмен. Анчах службы пус митырых периде полк командиринчен шулерек шекленеймен. Чарльста ашбе аслашы зенчен ирдеес шукчы бүлде, анчах выл телее туры барасса кетмері, хыяллы бейлме жутларе. Офицерсен школінчен вренсе тухна хышынына, шамрык лейтенанда тинс пехотыне ячыш. Пелік шула яхын выл лыпка океанри шар базысем тұрық сәдірінсе жүрері. Анжақ ротты командирінчен шүлерек шекленеймері. Капла бурынза булмаш шутлары выл юлашкинчен. Укшазыр карьера тумашук, мінле пуясши. Лотерейба картвы ене Еткер кетні усысыр. Пирін йықра бұянсем бұлман. Кукка мучи таврашсем вилсен тусан еткер мар. Хызем вали тубык малықта ұқшақ вармашы. Пір-бір пуян карчыға качайлес маржы. Кирле чух пуян карчықта жазақ тубынмаш. Шулдалық хуши ларадыра білмезір шырары анатомсын. Анчах шыраган тубадек тенебек волда тупры тупрех Унын тузысенчен пірі, хыне хый чаплы альпинист тесе шутланы ыште жүк, Чарльз Патне Швейцарири альпинистсен лагерінчен ширу ячы. Шүргүнне тутырринчи чулсем хушинче тілінмелле чибер чечек шытса духать. Вăл тедем сӹррем мниккенне пӹлменскер тинче шуны юрдан да тазарах. Пирин лагерде çав чечек еверле чибер хер бур кунде аршынсем тюре хунчумне сырынчеш. Анчах вăл пірне те шивыха ямаш. Мана пиди хыды кызыкландарчы. Ара, турист сембе альпинистсен лагерінче аршинран пырнаган хер аш вырынне курк шизе бұрын маршрутланы кашкыра аса элдермести. Манын чав кашкыр міншін аш шиме бұрахныне білес келчі. Вара хамра аптратса жидерне херен выртынлы хезене тепчесе білме тұдындым. Хый шинчен выл универмаг судуши тесе сымақ сарны. бе, Цюрихри барух ятлы банкирын пірден бір хері бұлнымен. Шавна біліне хышын, она хаммайлы шаврас дезе мен гына думарымши. Уссы бұлмары. Халі шанжыға бідімбек шуғатны хышын, санран пулужу кил. Килде шав деге татса илсе тир. Шине тұрсақ, Швейцарие тусне. Томпсон «Кто есть кто» справочниге учреде Цюрихри банкирзенчен при чынахах барух, тада унын пірден бір иды ятлы пулныне Вара шуршуллық отпуск келсе васкасах Швейцария тухса кайры. Цюриха чималдан барух шемйи шинчене цапелчче. Ширым шула кайны жіберке үтті эш сараптраны пуян пекесем пек аса тәссе мар пите сыпайлы да бұрынатмен. Ашы де күнді шерме пуянсенчен чи чаплы мар, чи шанчыклы авторитет авторитетли жутланатмменн. Идыба мышырлансан, ашы муле пӹтембех маналла лекме булдарать, апла булсан уншын пучыма шеллес мар – шутлары шамрык офицер. Альпинисен лагере тинес райынчен игібін метр шөлешінчі илемлі тусы векне вырнашна. Кунда канакансем кындырлату хужыгызенче ушылса жүреше, кашсерен кино кураше, юрлаше, ташлаше. Тузе томсына малдан хигунах идыба баллаштарчы. Хура кушлы чиберкене тинес шамрык офицер кымыла кайры візем ташта да пірлі жүреме бұшларыш. Чарльз хере лыпко кәнри утравзем жинче бұлза иртне тілмелле іш бұшсем жинчен каласа епатры. Хый шавешсенче романтик сынарсыне віляніне бұдарса тымаре. Хэрхыне универмакра көне-көне бе халық епле йылықтарса жидерні жинчен үпкелеші. Шапла игерне иртті. Візем бір-бірін жүмне шилім беші біштарны евір яланақ бірле жүреріш. Тепри бұлсан тақшанақ юраду жән калашмадыдын малладшы. Анчах Чарльз Васкамаре. Айванзем земгіна пішмен жырлана татса жиеші, шухышлары был. И бір тумы бір, кәтме парне Юлашкенчен ұшратақшана хемленме тыдынны вутран пұжар хыпсатуға самант персе Альпин Альпинсен пірре көрні вырына мінде бұлін шырса хварас ела бұр. Шираса вара худшіне мар, чул тушіне шырса хварашы. Идында шаплады вас келетчі. Бірекінші выл юлдашы зімбе инструктор зенчен вұрттын вренбе шықынжыде ядарлаза ягатна стена евер чулту айкине анса шуллы сырыба хыйын ятне жырматыдынчы. Анчах врен вешне тәріс шықма білменнебе, кышт кына хыйын шамрык пурнышыпе эммеррлехех сыв булашмаре. Тәріс шықман бирки майбен салдынчы де, хер аялда арышта биріш кубалан савырдаган шевер чулземшіне вуны метр шүрлі үкме бұшлары. Юратьха, она иртенбек шыраза жүрене Чарльз, юлашки самантра шелен евер авгаланса пыраган верень вешне ярсатыт мальгерчі. Сехри хопнепе келбек на хере чулту тарыне турцахы барцан Чарльз на ыдаласа илчі. Савны иді, теревал хавартанцы сывласа. Тек пір саман тәкітме бұлдараймастып. Сана әмірлехех шуғадас мар десен, чул жүмне мар. Хам жүма вірін пеші ғас бұлад. Паянах, халех мұжырланы бір. жедіні. Хер чен сымақ хужаймасыр әзіклесе дәжі. әмірін жевіл пірремш худ віліме күшран бақры. Чарльз вірен вешінчен пырсадытман болсан, эбе халі эдем мар, юн юхтар завырдаган аш кубе гына булмаллатчы. Вăл мана вилемрен шылчы, çавăнпа мана качча илме тивишле. Унчине кущуль видер пăхса шухшлары йыды. Килешесе килешмелле тиха, анчах мменн чизе бурнă бăр, юриех салхуллырах ыйтр мана хам чири тумтирсăр пучне урăхним те Офицер шалыве бе Унзыр бүшне Калифорнире пирен пөчік ферма бұр. Отставкына тұқсан, унда қайма бұлать. Эне вас себе чықчып пықса усрасы, универмакра суды жән тубады. но май кызқылрақ шандарчы Чарльз. Шак патварда юллыка чыхыне банкир хері бұлнышын мар. Чуне туртнебе юрадать пөлдезе шутланы иді, нумай турткаларса тымары. Тинес тінчі пӹчік офицера кача тухма келіші. Вара візем шивықри чиркеве кайса венчет тударчыште альпинисен лагерепе сывпылашыш. Иді келіне кірсе анчах ашы мін галаса білмен Чарльз Цюрихра чарынсады мары. Бан херне малдан инчетри шыржывзіне илсе каяшын болчы. Кам білетіна, хыт кугара, Тень вылхын юратны херне ман еші жуғына мар, хыйбек банкера бама әметленне буле. Кунда юлзан выл иды жынже хыпса тухны херювутта шыв сапны бегех сүндері де тахшан еметне бурнышлама Шау хырушлықран хыдылас тезе, она мінле де болзан, Швейцари ренілзе туқса ғаймалла. Вара хері манахнықса жейді, әбі міне юрықлыне пәлі де, Ашы юназан да, үпкелешсенде де, занда мана парақса кайме шухышларе томсын. Ышта гына візем чупчу чүпчү Мана кари казинора рулеткалла вылярыш, ривьерыра шыва кәжіш, Барселонара тариадорзем вғырба шапшныне күрчіш. Египетри Хеопс пирамиды паденче пушака жыртсадычыш. кри шерлеше шешлеген же дашларыш. Юраду траве десе ятпаны, тай тире ыдалашса савынчыш. Конолулу сачысенче, Гавая гитари магырныне итлесе чуна ушрыш. Юлашкинчен Перл Харборты аэропортра шар самолетчешіне ларчыште отпуска каяган моряксембе бірле Лос-Анджелеса тухсавыштерчіш. Авлану поэзей шагынба бітірі малалла шемьелле пурнышын салхуллы прозе бушланчы. Томсон салдаксен менче ирхи куна каштыватчы, иді ун хваттерінче тунсықласаларатчы. Укша бітсе житрі, ккешех візем кившене ккеррсе бітіріш, лавка жызем парыма дүлезе татма хужашы, күршізем пұрынма бұшларыш, варабан кирхере тек түзеймері, ашыбатне укша ярсабама тилмерсе шируй ширчче. Хере хыйынчен ыйтмасыр кача тухнышын хыды шилленне барух часах хуравламары. Малдан тарадытна агентсе мурлы керюже мменнлешин иккенне выртын тепчесе білме Тебр Тебір уйхран Чарльз Томсон шинчен пухнă досье ун сӹделешине пырзавыртсан, тинь вадымул хужин кымыле шемшелчче. Чибер шинах шухышлары был. Досьери хутсембе тәплән паллашнық үшін. Эбе не итлеме ос шидерсен, кәске вахытрах банкир херен убышки тевешлі карьера тәве. Шак шухышпа выл херне, ширу дырых үпкелес вырынне, унын убышки яджібе аллы бин доллар укща кучарма хушрре пірре, шалу иличен шығыр дуянмалы хукша үштан дубасы жінчен шуғышласа пуша шымірселарны чух, вырынды банкри клерк томсына чек кінеги бірзадыттаржы. Аллы пин доллар. Юрие хыды тәліннебек пульжы чейе Чарльз. Ат тебе аннен ытлаши процента жукха. Аза теде эткер хварманчы. Кам кужар забанышы купызы Шакна илтсен, шине савын сатыны иді пәдімбек ирілсе кайры. Епле телей шуғышлары был. Чарльз халеде эбе миллионер хер иккенне пілмеш. Шабақта негамранды ытла юрадать. Шавын чинчен әмітленмен чей хайебе. Чынахақ тілін милле пілміш жарымы. Манга гайзапыққа, унда сана кам не пілме кирлі – Тада парым тюлеме бінне хуба бірлейлзе таврын. Юре тереде капитан шар чэнь шивыхри банга тухса чупре. Иді ұбышки даврынаса түзеймі кетселарчы. Шаплап бір сихет иртті, игі сехет, шамры херарым аптраны банга телефон башын гравлаза бұхры. Томсон унда кірсе тухны, анчах укша илмен тезе хуравларыш. Ирым арас иді йірсе Шапладада Шаплада да теміш Юлаш кенчен Чарльз пүрдекеджі де алға тарықса шалтлаттарза хупрі. Мен бұлны хыбыланса үкрі арымы, кайса қайса шуғалдын есі. Конебе хукша жырарым. Мен бұрту сэмбе, тван сэмбе курса калашрым. памаш. Илдан сехеде саклада хума девре. Ага, шыр доллар. Парыма тюлесе татта, юлашки юлныбе виші бутылка виски ілзе кел. Чунын тарыхныбе тон білмей бұл ічіне хэжес худ. Укшады тарза каларе Чарльз. Ара сана банкра укша марышим, тілінші арымы. Мана шинук керлі мар, сәделе түнлетерже убышки. Мінле шын ши. Эх, иді, иді, савнымы жырым, ма шавдирие хулдалар незі мана хыйн рольне малалла вылляры томсын. Епі сана улдаланы, хыжан, тілінже арымы. Альп тавесем хушинче пірремеш хут паллашну кунах. И турышым, кам элек лерыши сана, савны шинным, ненсемчі мана, санумындайбы нихшандайба кемень, чунымбада, үдімбеде есененеген турамышы бігех таза. Айпа кемень дедіні, тарғанчы туры Чарльз универмакра ішлетіп тесе эсі суймарыны. Халімін бұр пәліш тандыш манран ұқшашын авланны тесе кулма бүшлі. Ах, агымен ганыш жеккен сана, убышкене ыдаласа илчі Ангулян, қалы бірді, сана тада ытлара хизеплеме бүшліш. Шак саманчен эбе хамдығыштахи келеннече, халі вара сана, барух мулі мар, Хереше жиліртіне пірімбек білсе жетірім. Шуттын жере унран бахи мән болдыр. ба пелік шуртлар ахирры. Барух мулне була, Чарльз нигам білмен капитанран полковник, рота командирінчен шар министерствінче ішлеген консультант тада химик корпорацияне ерце бұраган шынзінчен пәрі бұлзадыжы барух банкирын юратны херебе сывбулашма лекренде. Анчах вăл çак хуйхыпа часак Шырлах мазыр. Кірішне була Америка жән хый дюбіне шешмар, ытты мул хушизен дюбіне де сыптырма жиғавыл. Абат хадер господин барон, кабинета кірсе жа аслы таржы. Барух алла жықны ұлдын сегедішіне бұқырде, әхлеткелезе ура жіне дәжі. Выл әмірдіршібек пір вұқытра шивырма пір вұқытра вырыншінчен дырат, пір вұқытра ішлеме ларат. Шәк ергіне хыбарда, хуй хызуй хыба савынышта, кутаранчен бірре бұсман. Халі де выл хынысыне чынчыде, абатланмаллы пүліме лығыштатса Тікне тадаса сиснікі вагал шывішнебек туды болны деші. Калараш рибек иммерманын абадан маре. Волсадел урлы хыне хирешларны томсын чажык хышын чажык пужатныне куржыде омсан мазыр түзей мере. Епле шыдать. Кәвішрі валышыра. Хыбатти хыбат, Вот низіп сырхырым. US Chemical Corporation табирін концерна шак шунатсыр шыған беге хыпса шөденде. Абат хышын візем каллех кил хужин кабинетне бұхынчыш. Томсонунда хыйне хый хына бек мар, хужа беге тудать. Вұл ыры зараган сараган сигарына тивертде, урисене журнал сиделишине хурса, шемше креслышне бұтре вăхăчĕ вăхăчĕпе ун çварринчен палкаса тухакан тетм сымсана керсе кытыклать. Пирус туртман иммермана куппити килешмере. Анчах вăл унчинчен шыбырт та шарламаре. Американцем хăйсене ташта да хужа пек тытаççĕ. вас, Камалынче камаллинче ылтăнытларах вăл вăйлăрах, вăйлисене пăхăнмалла. Аслы Германи тума пілеймерімір болсан, шав пұштақсыне бұғынса бұрнасы гына юлчен дебире вырханчы выл. Хаклыхынасем, тер банкир. Эбир кансаларны вахытрах әшіншен калашмады бұлдаратпыр. Эзір хиршмари. Вахыдылдын бек хаклы деші. имірман келешет пулзан әбі калашу бұшлама хадыр, тәдім мұғырландарны май калары томсын. Калыр әбі темлесе хитледіп, кіліші неміш. Апла бұлзан пушлыр, мистер Томсон. Чарльз сигарине келду савда хучыде урисене сидел шинчен илсе түрленсе ларчы. Тенчери лару тыруменлене каламасрах пледер, пушлары Гитлер империи хыйр шине тусалартны пызык шуртпеге хижілзе анчы. Унын союзникзем пірін хышын тепре варшыран тухса пітреш. Шабы жүхерінче юлашки залп яныричен вғыт нумай юлмары – Шав саманда хвыртрах шивхардасыметпе союзниксен командование Германин выржы потенциалне пӹдембе харкатса тыкма Булас операция планне жерплетненде, хыш бір детальсене тепленрех палырдасы шеш юлны. Шав план торых, малдан шар хадерезем завод цене аргатса малла. Анилин индустрий концерне кереген заводсем шав шудакеме булдарашы. Американец мен галасса кетсе жыпланчы. Пирин завод сәмкеме бұлдарашы бұлсан, шав жұтран тұқса үкмеде бұлдарашы әнде. Сире тересынланды миебе, ұйтрей мірман. Тересынланадыр, кескен хуравлар американец. Кам жылсақ варма бұлдарат шав сене. US Chemical Corporation, правление мана құшы. Сирен условизем, чытреген сазыба үйтірі Адольф. Хывыр активсен пірбайне пірін алла бамалла. Меже процентне? Шүллі дужіне евір шықлем шіклесе хыбарны шынбек евірін сывлама бұшлары неміш. Аллы пір процентне? Кушне вышын жа американец. Шакна илсен иммерман еппе чикнебек ялт Шук, мистер Томсон, контрольный пакеда эбір хамыр алыран кыларма пулдараймаспыр, хура жіленбек чашкыр жывыл. Сирен ерік, лыпкын хуравлары Томпсон. Аллы бір процентсір Анилин индустрий концерне шылма май келмеш. Хамыр келішне жінжен ыран кындырлатчен Лос-Анджелес абелдермезен сирен завыдсем жіне бомбыдығын мабышласыне кашны замантрак кетме бұлады. Немеше кутарқтар заячы. Вол хый таза юнла Авалхи Рим империне аргатсаттықны германцен орвенчен тухныне азаилчі де пушне мынашлын шықлері. Пирен предприятизене Германи шарын авиации бе зенитла артиллерия шанчықлы хүделешші. Тері вол. Панхи Германире вешеген крепыш тезе ятпаны б Ширым сакр бомбардировщик сене чырмандарма бұлдараган вайхыват шук. Он бірге ұран ерхіне хывырда икленмір ак шахвырца галаре Чарльз ытлашы ытлаши керсе кайма пулдарасы баруха килешмере. Анилин индустри концерне вăл самаях пызык кредит пана. Америка бомбардировщикізем Иммерман заводжесене шундарса яны она да пызык сейін дума пулдарать. Шаванба вăл хын хирешсе кайны партнересене шураштарма жутларе. Гер иммерман шул шинче самаях ывынны боле. Түрібе галазан, манхамында бужыратма бушлары, шаванбай шинчен калажасыне ыранах вары бар. Ирхи иш онаган. Хывыр хиришмар булсан, тоғыр сегетре шагында бұхыны бір. Келешейтері хыны земшіне бұқса бол. Вежеген крепыш хыватне германире плеще. Весем Руб шахты хышпір хуласымпе шақтызіне тебе ерібе ішсяндарны. Гитлер авиациябе зенитла артиллерия Германии хулызіне хүделеймеріш болзан, Австрия заводжызіне шылзақ варайшши. Шавын жінжен шулғышлазынақ иммерманын шилли дамальчы. Келешетіп, кескен хуравлары был. Томсон пірдапхыр блокнот листісіне ұшқалазаларчы, ондан кандыкран бұрзабықры. Хевел шыр жүмне шывхарны. Тіксімленме бұшланы түберен юлашки піліт тадығызем жуғалны. Шандал уяртны чуна хавасландарадь. All right, тер волышра. Шуд шандалық та майлы. Шыбақ капайджық немеше тынагіртмелі шылдырлыға шывхарса келеді. Мише сехетретел бұласы бірге татса қалама бұлдараймастып. Унчен ман союзник сен – Италири штабен чейшлеген пір шивық туспа Шавын Шавынба консул батне васкадып, үрігаш бұлдыр. Тері дебан киргерюші кабинетран хывырт утса дұқса кайры. Вунчи сыбык. Шавгаш Адольф Иммерман ергелі шивраймары. Малдан ұйғывышне аптыратры, ундан әмелі сәйділер зәгайзан тискерделіксем ғаныш Вутрада жунза курчывалса, вутра түткін тыткынри шаршынны зімбеде қарғашы, орны кашкыры бадал тулашы. Тағы ына масар қайса кайса велесіне тебір хутчавса кларттарчы. Узал шыршы сараган шірік велесембе сарықны жылесіне ерсе вырдаган пушшым мисем ұйхыран вранзан да вырақчен кушран шуғалмарыш. Хыды хыраны бе чересіксе дуға спектабать. Тынылавды марезем кылтта-кылтта ваще. Шамға жіне сил тартапса духны. Пуш тавылвы жи вырман бек кашлать. Пашка завырдаган немеше вилім шивхарса бек пекех туынса кайры. Варывыл сегетне ярса тыттырде хайтелін штуатакан циферблат чіне бұхры. Улда сегет шидессей виче минут юлнымын. Шак вăхытра Лондонри радиостанции немешле передачасем бама пышлаган. Иммерман үтті немешсем пекех Берлинран параган юлашки хыбарсене меш Унда Германия шары чаксабынне фюрер хушныбе фронт линине түрле трімір, екіске трімір, пәрбір хуларан тұқсадарныне, хамыр позицизіне летме чырмандараган хулана хвардымыр, тезе тыттарашы. BBC-де яланах тірісіне қаламаш. Шабақта фронтри лару дырыва выл параган сводкызем дырық ұнланмашы мұлырақ. Иммерман радиоприемника әшлеттерме дыдынчы. Ағы палыған сазы союзниксен командование ширны сводкына вулать. Бельгибе хевелді Францире юнлы жабышузем бұрашы. Вырысем, балатон күллібе Дунай юғаншыве хушынче шіне наступлені бұшланы кондырды фронтра пызы кулчунузем щук. Кашхи бомбардировщиксем Тури Австрии шәр завод заводсене шемерне. Каялла таврынаган летчиксем унда хыпса духны пызык пужар чудыне шыраллы километрдан горны. Тенине илтсен радиоприемника сүнгерші дежурный телефонисткына линц хулыбе хвыртрақ шығындарма өйтірі. Кәшек трубкыран шылын хыйлды сасы елтінші. Ирхи салам тываным мінлешір қашырыр. Азынаста келмеш. Чәнмен ғыназем шеребек қаныш памарыш. варны шутсақ варны шурдазем халеде ялғышсақ шунашшыға. Хуравларе Рудольф. Конде союзниксен авиация чертсех варны пужарсем халде хемлензех шунаше не білдерчі. Хыназем пирін батрада пульчыжи, ыйтрбетччыжы. Пюрде мәріш, анжақ кел чурда хураллаган едызене пурне де вілерсех Тұқырышне дей, әненмері Адольф. Тұқырышне де. Ку анилин индустрий концерне кіреген завод жіне пір бомбыда үкменнене анчах візіне хүделеген зенит артиллерін хорош тұқырышне де шімірзе тықныне білдерчі. Чын, вешеген сене чарма бұлдараган вайхват шу Малашне де кунылашса тұрсан, пәдім бұрлыға шуғатма бұлдарадып. Акулы әдеме э, шытса ямада, хыра шыртсадатны шыртсадатнебе шырлахма да бұлдарат теші. Ура шуғатны, бұжыма шылсақ варма майбарат бұлзан. Мен вас, келішмелі кедехінде, мұғылдатры Адольф. Вунса кірміш сыбык. Чарльз пахуніжа ирхи абада иккін шешларжыш. Барух Эммермана дачынешінші американец келішмері. Тіліндерейді резермана, үпкелеші Томсон. Меншін фашиста пуш таймаллаға. Адольф фашист мар, неміс шеш, түрлетрі Пур Пурбірех, піні-піні пини бека намар миллионе бе азбландарза білереші. Түрібе каласан, бе американцем сиріншін юн юхтарман булсан, шыршинче кудемен пір еврей да чыррын юлас чукчы буле. Пире шылнышын сире давдыватпыр, дері барух. Гитлер чынахах еврейсене піршін мечен бедересшінче, анчах вғытшитсен немішсен пұрбірех улшынеш. Вара хызен айып не кажартарас тезе пире тебір худ ура жіне дыма болжыш. Чуным зізет, келес кунсенче немішсенбе еврезем, чи живых туссем болзатарыш. Эбир иммерман байықсымыр варжы вғыдынче де пірле ешлеме бұлдарны шыбақ шамна месте. Шамрык офицер банкир жіне севен похры. шын әзі чаршуттан бада туслашма хадыр, жоғышлары бұл. Услам буласса сеснебе, иммер мана, моше гольдмана жаратма булышын. Сирин еші темземшін, укшаран аслы немле туры да жүк Калажу банкира келешмері шавын бавыл урых енне бармажут детірі. Паянхи сводкына итлерірей ыйтрывыл. Союзниксем Турия Австририй шар зем тузаклараган завод сене жундар заянын дейші. Анилин индустрий концерне сейін туманши вешеген крепішсем. Лапланар шыпын бир Эйбір сирін пурлығыра бітерме хушмарымыр. Она хүделеген зенитлы батарейзіне шеш шымірсідік майырік падымыр. Шабақта вутпа вылядыр, кымылзыр бүлжіван кир. Лючксем па завод шинеден бомбы үйгерме бұлдарны. US Chemical Corporation йыны жаган лётчик сэмбе чыхланмаш. Тури Австрин теп хулине дешел, илемле хулачы, варчы хышынына хывырын юзамалла буласран храмастыри. Харамаст бір. Линц хулыне Австрий ценяллыне барат бір. Вәзем юзачыр. Апла хими заводжызем де везен аллынелекме булдарашы, пашырханчы банкир. Шок, пулдараймашы. Союзниксем Австрия шерне твада бая байлама лаштададылына. Анилин индустрия заводжесем вырнашын района эбир оккупацилетпір. Унзырын перін корпорации шав концернын эші хелебе интересленес шукчы. Сирен корпорация хими заводжесем икс X-пір рейтеген де кызыкландарать пуліха. Выл Пентагона ытларах кызыкландарать. Вăржы X икке лаборатория эшлеметидин малла. Вагнер профессор чырмандармазан Дармазан візіне кішнеде хамыр алла жавырза Германия правительстве Женевари конвенции шіне жіне усны бірге шак варжыра наргымышлы им жамран туны хаватлы хеш пажалба узы кураймары. Америка шавы протоколайне Алабусман Шанба булас варжыра пере жанашкал хеш пажалба узы курман немінде чарзатымаш. Вагнер профессор мілнечір мандырма бұлдарадь. Үйтрі барух. Выл вады нацист. Гитлер аукшажын мар. Пір әмет шуғышлы бұлныран пірім чүнебе барынны. Она хамыр майлы шавырас тесе, эберун батне хамыр агенда ярса бұқырымыр. Вылына хыяллы бек гестапына тытса бачы. Она хыйне тыткына илме май келмесен, икс пірредада икс икке лабораторизенче шәне хеш пыжал тузагларма хәдерлене технологи жызыне хамыралла жақлатмалла. Вәзем хими заводжесенчен темеші хут пызықрақ тубыш барыш. Апла бұлзан, иммерман ба калаш сададылмаллах, тер банкир. Контрольный пакетне бама келішсен калашса аттадылы бар. Дивидендне чурмалла байланы ишитмежі? арақ хыйтырып барух. Шитмеш, Гитлер шәрі шіндерні бұлзан, иммерман еші немішсем бірін тубыша шүрмалла байланы бекілі жетчеш болы дедіне, кетсехтір. Бизнесмен зентен джунгли законебе бе Кам вайлырақ, оның түбі бұзықрақ. Иммермана шәллеме немлесылдавда да жүк. Анилин индустри Шав шавкун чынақта кудынлашса тымары. Банкир кабинетінде занақ юрисем хадырлесе хуны договор жіне алып усры. All right, американец. Шак самантран бұшлаза и бир тек тұршманзен мар, союзниксем бұл затыратпыр. Союзниксен ялынақ бір-біріне бұлышса вымалла, бір-бірін хут контрольный пакет сирен алыра. Шаанба изирмен дума хужадыр эбир шавна тывыбыр. Пуштайры сасардык, кунеленне иммерман. US Chemical Corporation хыйне кирлине туянчы. Халя тада шар ведомстви серден иге ябала ытса бағасшын. Езір хиршмар булсан, он кеде калашма бұшлы бір. Немешіне пуштақ хында мұнашлын пықсағалары томсын. Калареппин, шымылын иммерман. Мінлеге баласем візем. Вагнер профессорын имжамізем. Тепри, сирен шоллыраллыне лекне совет полковнике. Малдан бире профессор экспериментчізімбе паллаштармыржи, ыйтры Чарльз. Шау экспериментсіне үгерзейінлі пленка ман портфельдех, тері Адольф. Совет полковнике жінжен Унберги кайрах пагалажы бір. Халі васқа Васкатре американец. Кинопроектор юнажар бүлімре, унда күжі біреппен. Механик керлі мари сымақ хушы кел хужи. Фирма вартынлығызіне зіне білдерес марчы. Шавынба не хамах күдардып. Шапла калаш каласа візім юнашар бүліме көчіш. Тірісірек каласан ку пүлім мар, самаях пызық зал бүлчі. Иммерман кинопроекторға барух Томсон шемше пуганцем жіне таян саларчыш. Хывырақ плейдер, эдем дене мен авалдан выржыра тірлін аргымышсымбе ұзы күрмадырышны, пушлары емірбан. Тышман шывы садаган шыла вылых вилли ярса, шыва бұзасы тада выл шие сабат шемеше шіртсе сырағыларасы, көй шіре пірреміш удым бұлзадырады. Ухы еппе вешне наргымышлы им жамсырни, иккеміш удым крепышышне, тарса бұданны тұшман чарне шышлы тедімбеті дірсе минретни Вишем шутым. Кайрахпа шинсем шинзем бір-бірне пыжықтараган, үйттере шыштараган, вар хырма пызаган, ухмаха ердеген гасым бевілерме тапратны. Хальхи стратексем химих вачбе урыхла узы курасшын ташмана тесен вұржы вұршма лай қадірленсе чар э, шар кәтмен жерден сазарлық бұрза табынны шиделіксір. Она Гитлер шары херлі шара ма тұқма бұлдарайманның хаван білме болады. Ташмана тесен чималдан унын тылне демобилизациялемелі. Шанна шуда илсе, Германи генштабе перейінші три тылра бұрнаган халыға бітермелі имшам шутласа тұпмаза каспачы. Кутелешпе Вагнер профессор вадырмыш шулсен пушламашынчех хыйтеллен эшлеме тытынны булна. Генштаб заказне илні хышын эбирына хамыр демір. Выл келіші де ұн ун бе юлашки шулсенче игі лаборатория ұшырымыр. Халлехе весем сынав базызем кынаха, анжа хамыра шителіклі вғыт барзан и бир Вагнер имшамызене тузаклармалли производство комбинатчы тузалартма булдаратпыр. Сиремалдан алкалоид вунбиллік е анархин тезе ятпаны имжам мен дума пулдарны кытардып. Вагнер профессорына ыраш бе хышпер наргымышлы кымбазенжен сырғындар сагыларчы. Перен шутпа шерпин шин бурнаган промышленныш хулыне е пызык транспорт узелне ергеренгілар астезен шав имжам вуны килоран ытла кирлі булас шук. Совет Союзбек пызык патшалық сенже, унашкал центрзен шуче пір бине жетме Шаплавара пулас выржыра тошманын бе промышленныш тада транспорт зене кәске вағытра ергерен гларма им имжам мән бұрыде вуны тонны гына керлі бұлад. Хула жіне ана самолетпа дезе бұрза малай үйтірі Чарльз. Совет Союзі бек пызықшы жывзенже самолетпа вешсе пулдарайман бұлдарайман иншетри хулазем сахалмар. шауынбайы бір авиацибе узы курасмар дерімір. Ергерен балыртны пызык центрсене выршы пышланасумын темеше шулмаларах хамер агентурна вырнаштармалла. Кирлі вғытра візен хулана шыв резервуар резервуарсене пирін имшама бұрзаямалла. Вара шав Шақсы мақсем хышын иммерман кино кыдартмадыдынчы. Экран шинче хулари пір микрорайон. Тул шурулса келет шинцем ихран вранашы. Арчинцем заряд давашы, сухал хырашы, хажар журнал ушкал забығашы, херарымсем ирхи абат хадырлеші. Пырық-тырық юхаган шыва алкалоид вунбиллік имша мияны. Шак пленка шине үкерсе иліне эксперимента ик икшіршін худшынна. Унда аршынзем, хирарымзем, ачасем. Бурде вырыссем. Шаунба калашаса да вырсла калашашы. Эзір тұлмачсыр онланыршы. Мана тебе анне Рашейре жұралса үсіне шавынба, Швейцария күшсагілні хышында вырысла калашачыш. Візінчен эбіде віренне тері банкир. Эбі пір жултларақ мұскавра Америка шарын миссиінче ешлерім. Манада тылмачкерлемар хушса хуча керюже. Сынав жух кролик етіні сысны іші чыржузынсембе узы курмамай келмері ыйтры барух. Германі штабе тенис сысны зэмбе мар. Шинзембе жабышма қадірленне. Шаунба бере эксперимент шын шинзембе узы курма хушрэш, пэльдерча неміш. Екран жіне ерхи етрэн дезе жырны шуза шузадухры аршынсем жегаяшы, хирарымсем яслі ачысыне, яслисембе ачасы ачысыне лежеші. Магазинсембе пазарсыне каяшы, ача пычаш васкать. Сазардык пір вадам жылсенже херарым сумкине аялла ывтреде, аллысембе хылашланса тискерін эрлешме тыдынчы. Бұжар, пәлет чунат, шыв забыр, шыв, шүлілі бұқса кошқыржы Шинзем малла утма ундавра бұғынса Шак вғытра шивықри балкон жіне шич сагыр жулхи ача жупса тухрыде, аллысыне сарса бірақса шуй хашмады дынчы. Эбе ике шунатлы истребитель, похырха еплелайх веше деп. Шаплагаланы хышын, шуй хажаган ача балкон карылқлы урлы кашрыде шере дюплетсе юкры. Хевелюгет, хевелюгет, Ай, шундар ярат бере! қошқыр жетемле вырым сухалла шын. Халық хумхан тапратры. Перезем шуш пушне шадырласады дашы де магра-магра ташталла тарашы. Тепризем алла мін лекне шавна шеклезе тагампа жабышма хыдырлінеші. Масылы эрготизм марику үйтірі барух. Шавын еверлі чир хуравлар эймерман. Анчах эргатизм ыра жамыш нешене хыщын, ик вече кундан бұшланат те, темеші сеге тренерце гаят. Алкалоид вун биллік эдеме вижі далыға астарать. Ыра бе унын препаратчысы нешінізем, хушинче цем пиде сахал. Алкалоид вун биллігім жам пурне девлерет. Экранда да шудылать, урамра шинзем Таштан салтаксем де халыха залат саяма Анжа анча хурса кайнычынсем салдаксене хызем Хұрушы Хырушы шабышу пушланать. Чукмарба пуша шапса журны, шешебе пыра кассадатны, чулпа персе, шин кушне, сиктерсе кларны. Каштаран кудын шакны, мен гына бул иртмешші кужымынче. Юлашкинчен салдаксене бурне девлерсе Шак вғытра пужарниксем берсешідеші де халыха бранц пойтран шывба сербетсе салатмақтланашы. Анча хурса кайны шинсем насус пыржесене туртса дадашы. Автомобильне түндерсе ярашы. Пужарниксене тискерін хінесе білереші. Халенде анрана жінзене ирдінме нимде чырмандармаш. Весем шурт кандыгесене жемереші. Алықсене тада да Эммерман кинопроектора эшлеме чаржде шәмге жіне тухнă тара тутырпа жолса типеттрре. Хыварах көрдір, Вагнер профессор им жамне әшне жінзем түрек ерге бұсмадынын ашы. Кебір майлы каласан анархи бұшлашы. Шавын байы біріна анархин тезе ятпадымыр. Ана әшне хышын шінзем пірдалық тілереші. Ундан темрен храмата прадашы. Візіне ағыр замана житнен туйнаган бұлат бұлмалла агы курыр тері Адольф. Экранчине иккіміш күнне тесе жірні көрінчі. Шибушне тирбеле шынзем урамра ним ергезір жубашы. Хызем шөткін ғайық тавнасран хыраны чықчып евір ундалла ұндалла бұғашы. Ундан сасартық чупма жарынашы де, пұрде пір енне шаврынса Хевел дұхныне көрнімен шавындан хыраны трезе чатрезедірашы. Вăл чулерех шекленсен, вадыра хизем сыхсыхма пикенеше, херарымсем мунсыр пушне, үлесе магырма, шуш пушне тыбылдарма та прадаççы. тагам такам хышран пырса жабаса кĕтнен хутланса тăраççы. Ачасем низем çумне лăпчынса магыраççы. Кешех пурде выши кашкăрсем евр үлеме тытынаççы. сымахсем Шапла шуй хажасы сехеде яхын пырать, пәлдерчі иммерван. Ундан шынцем пір жән пыданмада прадашы. Чынақта, экран шинчи халық тагам команды баны бек, чолбар гына заланчы. Вишшіміш күнне анархин әшнешінцем пір-бірне паллами булашы. Хызем эдемиккенне манашы де, шандалық сазардық шынныбе бе шетне хурт кып шанғы евір вілзебдеші пілдерчі неміш. Вол каланы теріс пульчы, экран шинче халран гайны шинзем. Пірізем тайкалан заудашы, тепризем еребен ұбалінсе жүреші, вишімшсем хрымба жывашы шывашы де, булса бұлса хутлан завырдашы, Ура шинче тыма бұлдараган сен шучы чаксақ бұрадь. Тілінмелле тері томсын кино пәтсен. Кунаш кал хватлы хеш пожалпа темле тышмана та шемірзетік ма булать. Герри Имерман. Анархин шыврану майвығы тупранади. Вуны сеге тренитламар, Шыври кислород те шунза кайны евір пычланать. Хуравлары имчам хужи. Ундан ытла мар Америка шары шагемелет туянадех. Анчах хевел тухышинчен херлле шар шмрсе келет. Анархин имшамен рецепчебе она тумалды технологин документчесем онсыртран вырсен алынелекме бұлдарашы Шавинге крен депле құдалысы шинчен шутламан езір үйтірі томсын. Он бірге и мар шешмар, сырлық ведомствин тваттымыш управлениенче жеде тақшынақ шутласа хуна. Анархин рецептчебе технологи документчесене пидерсе илнне сейфа ядарлаза суйланы эсэсвитсенчен тараган уйрым хурал конен шәрін сыхлать. Сейф лараган пюлеме Вагнерзер пушне урхнигама да кертмеше, пілдерчі Адольф. Пурпарех, асын документсене хамыр алла илмелле, тер банкир. Унсырын Вагнер имшаме пама булдараган тубыш урық шын кәсіне X пірі лаборатория жевіхне сылыш десан жандармамай жүкші. Он бірге специалистімбек анашласа бұғып, сымақ бачы Томсон. Халі икімі жидыва зүтсе явы бір. Выл Анилин индустри концернебе түрременек шығынмаш бұлінде, она сирінсір татсаба жүк. Гер Иммерман, эльсір шақна вуланы Американец немеш умне Швейцария рекоммунистсем кылараган Вуа увриер ятлы хашада сарса хучеде херлі крандашпа турца шаврны пәжік заметкіна кытартты. Вуламан, менчірнунда, кызыкланча Адольф. Фашистла Германире выршы законезіне пызашы, заметка ятне булары Чарльз. Выршы законезіне шабы шуравильнезем гына бұғынашы, ерінсе тудыне пыржы иммерман. Вулырға швейцарирі коммунистсем міншін айплашы бере Турия Австрирень білдереше. Нумаях пулмаш немістем тұтқына лекні совет полковникне Владимир Александрович Турханова таванш жывне сутма келешменшін гестаппо термене бұрза хупны. Шак термере антифашистсене тискерін не ибір тақшанақ білетпір. Совет полковникне вилемрен жылмалла. Австрири антифашистсем гестапо шефне Рудольф Иммерман штандартын фюрера хыда азырхаттарашы. Турханов полковникшын унын совет командование умынже гына мар, халық умынже де явап Шакна вулазан американец хажатне портфеле чикреде неміш енне жаврынчы. Изер унжынжен илк Мана тәрмешіннізем қызықландармашы, қымылсыр бұлжы иммерман. Америка разведкіне вара шау полковник хыды қызықландарады. Хыбырақ пледер разведка ба келі жүлі бұрынма білмесен, бизнесменсен әші онсақ қаймаш. Әші мірзем, малаш де онса пычыр десен, пирін Турханов деген шынна Америка разведкіне алдыне бамадыршмалла. Аравыл сиремін дума керлі бүлже тілінші варуқ. Вұржы ғышында большевик сене бұл жас Уншын мар, аллы бе Чарльз. Вұржы үшін вырыссем союзникран тұшман бұлзадыма бұлдырышы. Унжу херлі жарредінже, хамыр майлы ішлеме кележеген полкониксем бұры темрен де баға бұлі. Шауында вәзіне халек шырама малла. А, мінлі иккен, тене хынланжы банкир капитализм ба социализм хушинче тадыклы шабыжы Ун Унчинчен коммунистсем хызен гинче де юрлашы. Астывадыри, бірін бирин юлашки тадыклы шабыжу. Пулас вырша шақ выршы бітічне хадырленме дыдынны, Америка бире, финансинсем беле, нех шанда большевик сене алдыне парас шукине білдерет. Шавын ба, маншут ба, гер имірманын Турханов полковника гестапо аллинчен хадарса ЦРУ аллыне пама булышмаллах. Иммерман чылайчен немчен месір шухшласаларчы. Америка Совет бе шабышма тени ұн кымылне ғайры. Неміш капиталист чызем тақшанақ ұншынчен мәтленні мари. Шел, шак варшыра, пір лагерде бұлма большевиксене хиреш пірле шабышны пулсан, Германи хужалыхне те юхындарас çукчче. Вăржыра парынса да намыс курмăттымăр. Вырыс шершывенче хизеп сыр пуянлыха да Америка хушизембе піррле пайланы булыттымăр, пышырханча Адольф. Пулышыр гер иммерман, хистері барух. Шәгішре хамыр разведкына бұлшмазан, вешеген сене, Анелин индустрии предприятий зенчен пырынза ирттерме евр боле. Шахвартса галары Томсон. Келеш әдірі? Унчинчен мен итмалли бур, вічірхенчі неміш. Пірле үкша түлерімір музыкіне де пірле хитлемелленді. Шаллым гестапыра ішлене чух, ывырыс не термерен кыларма булыха. Анчахына мінле майба, Америка разведке алыне бамалыне немледе тавжыраймастып. Малдан Турханова хыйрегебе гестапра эшлеме келешу туза алып ұстармалла Ундан шав документа пире ярзабамалла. Шаван хышын полковника термерен кыларса Швейцария чеки урлыка жарзаямалла. Она кунда пирин агентсем кетсе тұрыш. Малалла мен думаллине везем білеші. Онландарса пачы Чарльз. Анжақ Америка разведкебе шығынма келшмезен, Он бірге кіленмелі Гестапна Гестапына паны подпискына кыдартсан турткалышса томе. Варай ана Совет Союзіне тавранма, унда служба бусмидырық шүлден жүлехі барзабыма бұма бұлжыбыр. Шавыншын выл вғычитсен пире хамыра большевиксембек хрешме булышы. Тейіне ғынландым, пуштайры Адольф. Шивых вғытрах Турханов сирін падырда бұлдесе шандарадып. Турханов тәрмерен тарны юла юпни гына булныне херлизем де ан ба онба бірле иквижі чынжын антифашиста дартмалла. Візем малданах каварду чыр. Тарны жоқ терме хурал чизембе бергелешні вағытра візінчен бірне вілерзен тада аванрах. Вара шак спектаклін режиссере Америка разведкинче ішленіне Совет Союзінчен негамда білме. Юре шылымба канашлаза пығып, еммермін. Вұл әп қалан инженер деген марчыға. Вунды хырмыш сыбык. Тышманзем Турханыфа тана дине шаклатма хадырлене жұх, унын тузызем де алу Көделіш чималдан Барсуков генерал палырчы. Партизан юхымен штабне занах выл тышман тілінче вұртынышлеген юлдашызене Турхановын шыби мінлі бұл не тесе игернерен мар пәлме май келмері, унчинчен ним келтмен, тада ытты шавын еші хуравзен келме бұшларыш. Шапла пір уйы Юлаш Юлашкинчен пәдімбек шанчык шоғалма бұшланы жух, кәтне хыбар шитрі-шитрех. Пәрерхіне порученец она фронт урлы кашса килнне партизанцем курашын бұл шинчен пілдерчі. Мінле отрятран, генерал пәрремеш интернационалла отрятран. Пиренюн ба пури. Торханов Варшавна кушса кайныран ба тадылны. Отряд командире Савандеев капитан весене шихыну ергелеме хушна. Партизанзем хызембе бірле неміш майорне илсе келіні. Фронт линия гашны чух нумай пулыш жетет. Чэнзэгэр репин. Порученец алыға ұшса турцанах кабинында вишін Пірі хурасу аслы бұлжы бұлас. елі бе чейс бачы де не қалары. Ундан зімбе баллаштарчы. Ларыр, тере генерал. хавыра отряд шынжен теплен қалаза барыр. Капитан Савандеев спецдонесений жирзаячы. Агывыл. Хевенчен самаях люджергенне пакет кыларса хучы партизан. Барсуков ына ушсавлар де пиде хавасланса үкре. Турханов чере теревл. Ундан тагамба тавлашны бек. Урхла булма да булдараймаш Тезе хушса хожы. Партизансен шихынушисембе икесе хедитла калашсаларчы генерал. Тен візем дада чаза хуйрылас чукчы бұлі. Анжақ Барсукова штаб начальнігі батне чанны біргі сыл бұлашма лекрі. Дежурный серешер бүрде вұрнаштары. Онда ик вежігін лыпкына Шау хужырайы ебір сирен отряда самолет яма қадірлі бір. Сывы алы алыбаджы генерал партизан зіне. Шау замантран пушласа, Турханова ереге кыларасы жінжен мән жухле шуғышламан жыбар сұқов. Анжақ шынна иреге кыларас десен, чималдан она ұшта хупса ұсыраны не білмелі. Шаванба партизан юхымын штабепе немешсен тілінде ішлеген подпольчиксене шықса дыраган радиостанцизем нумай вағыт эфирда ыйдусембе хуравсем каллі-маллі жүретріш. Юлашки хыбар бұрноо сен жэн келчі. Вәзем Турханова госпитальрен тыткынри шаршыннызен лагерне не білдерчіш. Ақтамажа, тарықса кайры генерал. Ун ирекешен хеш пыжалтыца çапçас шав пархадар лаеше дума хадерлен небех, вахыда иртерзе яма пырши. Ингиге лекне совет полковникен ирекешен Барсуков керешні шешкерешнне кам камблеттен чынахах унын әміжі мазырақ юлатчы пулі. Анчахына хына зэм урх шыржу те тупынчыш. Малашне мен думалды ичинчен шуғышлаза пужа шымірзеларны бар Барсукова Швейцарири коммунистсем ғылараган Вуа увриер хажатран кассаилне фашистла Германире выржы законезіне пызашы ятлы заметкіна бір забачыш. Ағыш та жырамалай кеніна шуғышлары генерал. Анжақ васкас бұлады. Фашисем совет полковникне термере нумай тытса тамеш, е тюрех перзевлереш, е вилім лагерне яреш. Чак шуғышпа вол Соколов ачын дерчі. Ваща иртнернере гына командировканран таврынныччы. Унчен вол партизан юхимнен штабе хушнебе пір ұйғытла тыткана лекне немішсіне усраган лагерзем тұрық, Гитлер шаребе хөш пыжал тыца жавышма келжіген шынсыне жыраза Чынақта, унашкал мар сахалмар жінде. Анчах Соколовын візен жән чи шанчықлысене суйламалла пульчче. Шәвінба вылхыйнюшканне тұтқына әлігі чен, нумай шул хастар ішлене антифашистсене пуре ширым-шин бұштарчы. Вәсем халі уйрым лагерде. Барсуковын соня ытте чухнехи бек салғулы мар. Шүрхи хевел евр шулзардын не курсанах Соколов пурнышра пыз кулшуну пыласса сесре. Нум майкеттерне хыбар тенех перзе шитрі. Ал ризамет кына лейтенанта генерал. «Ағы, вулыр!» Пирен Австрия шәрішіне парашют пазык мелле булади. Үйттірі ваща замет влаза тухсан. Десанда унда андарма май келме. Австрире пирен бешігіну даган партизан земшук. «Анжах, Линц хулинчен утмыл километрда чехсен ике отряджы фашистсембе шур-шула яхын Сире шывы шыві вырмана андармали кет пулмалла. Вара майбен Чехословакия, австричікі урлы кашса, линз хулибат неде жевхарма буле. Десантниксем хушинче шавхулара бурнны жінзем шуги. Манушканра австрийцем пиллеген, анжақ бұрды венран. Хамра кирлішінсене шыраса жүрені чух, тури австрийре службара тана офицера горначы. Контрразведка паэсін небе унба калашса да бұқырым. Анчах отряда кіртме май келмері. Міншін келішмерейм. Келжесі келішнічіде неміш фашистчізен преступление зене чрезвычаллы чрезвычалы комиссия небе она сасардық урық лагере кужарчыш. Шавынба калашса да дылмал греймерім. Мінлешін чывыл, қызықланчы генерал. Линц хулынче журалза үснішінчі. Выл Альфред ұрунги ятлы. Тет канале кетчен дивизи командирін адъютанчы болны. Выл офицери? СС офицери, оберштурмфюрер. Интереслі шуғышлынғалары Барсуков. Энерхи СС совет стюрі кымылба бұлшма бұлдарасы иккелендерет. Пере ұлдалашын маржы выл. Малдан эбіде жаплашутларым. Анчақ ун күнчөлі бетепленрек паллашны хышын, иккеленмей бұлдым. Аплайпин, терде Барсуков пір вғыт немчен месір шухшлазаларчы. Ундан пушнеш Соколов шине тенгерсе бұқры. Бұр фашиста да пір қалыппа вишмем шугінде. Хутран ситрен візен хушинче де эдем не шухатман шинзем тубынгалашы. Тепленрек қалаза барға шав оберштурмфюрер шинжен. Мен ұлштарны оның шуғыш шандай идейлы тышман булман бек мана. Шураласса вұл учительше менче журалза үсне. Капитализмла ре учитель пурны жебе малды жук. Ну жада дүсмелегет, сем хезірлені де тарықтарад. Альфред шамна шамрықлақ сесіне де ашы бек айма келішмен, урық шул жыраны. Чынақта шут тәнжері кезіреп зірлікпе кережес шуғыш ұн кемен бұрзакемен жоқ. Вăл те пулин юрлыхран хăдылса тулых пурнышпа савынса бурынма гына әметленнне. Хулара унчух Альпс стрелогисен полге тна. Шамрык çынна салдаксен пурнăçы ытла да лайăх пек туйыннă. Тумланаса да візем оперетри герой зембекех тумланса да ним хуй хызыр пурыннă. Херупрашсем вара вӹсенчен хыпма да Агаш тайкен чанчан ырлых тене де гимназирен врензе тухсанах, рунге хы ирикебе салдыка кайны. Шарды пурныш айкран курсатыма шеш ырбек туйнныне часахын ланса илнне. Анжа кайла юратман бирки служба сроге тухсан да келе таврынман. Офицерсем хадерлеген шкула вренмегене. Ундан выл, нимеш фашистчесем Австрия, бе ирксір бірлештеріне шул вірінзі дұхны. Шамрық лейтенанда Альп стрелогізен полкне яны. Ослы донлыда кірнеклі офицера полк командирі часа қазырғаны. Варана штаба Шапла Шаплавыл Гельмут Крамер полковнигын адъютанчы бұлзадыны. Австрия жарне Гитлер шарбе пірлештерні хышын Альп стрелогесен полкне тушинчи егерсен бригади тузахуна. Шав самантран пушлаза, унди салтаксембе офицерсен оператори геройсен евр савнышлы пурнышепе сыл булашса, шарышне тинге духичен вренмелле булны. Ундан варжы. Крамер бригады жабышна. жабышны. Эжонны булас, бригадыне часах дивизии, командирне оберфюрердан бригаде фюрер тузахуны. Тахшанданба генерал ятне илмеметленсе үшін шағын гитлер гитлершын тем думада хадыр булны. Шағынбау унын дивизии бұрсакене шыжывзенже патриотсен юне шурхи шывлах юхны. Пинде тăхырчăр херехиккемеш шулда, Кубань тăрăхенчи совет пені пине-пинепе тискерен Гельмут Крамера фашисен преступлениесене тәрслеме туны чрезвычайлы комиссии вăрща преступникисен шутне негіртмелі туны. Анчах çавы урны йыды ун хышында хăйн ирзррешне брахман. Юлашки преступление херлі жар херлле çар Чехословаки халыхне иреке Крамер дивизия Карбатта везем урлы кашмалли шулчинчи хулана йышынны да таврара картланса лараган чынғы тузембе узы курса, нихыш енженде пырсашив хармалламар вейл крепыш тузагуны. Шав крепыш пирен шарсыне малла кушма хыды чырмандарны. Юлашкенжен Игерне юндықса шабышны хышын, фашистсен крепішне пур енженде шавырза илінде, штурмлама пушлазумын хулашыннызіне шылас тесе, пирін командование немешсіне капитуляцию думау хурса ультиматумлартны. Анчах Гельмут Крамер мэн авалдан пыраган выржы законне пысса, пирін сене пулеметран берсевелерттерне. Вара пӹдӹм чундан тарыхны херлі паттырзем, фашистсене шилді вылла табынса шӹмірзедікні. Черрен юлны фрицем тыткына барынма тытынны. Гельмут Крамерында алышык лезе блиндашран туғасы кына юлны. Анжақ вұл хойне тыткынра мін кетнене аван білні. Ун вырыненче офицер чесне жуатман шын бұлны болсан, түрек перінсе вілмеллетченде. Бригаде фюрер Чис мәниккенне тақшанақ маннаскер вилме мар. Пурне де улдаласа чәррен юлмашу Вара хыйн мундирне хуралда драган эсэс мана тығындарны. Хый унын тумдирне Шавын хышын выл генералла думланны салдага пистолетран берзевілерінде ағал салдак бек пулза тыткына барынма жуғышланы. Хый мен не негамда курман болсан, выл тюрек шапла думаллатчы болы. Анчах шыбах, әсес мана тіллесе пені вғытра, блиндаша адъюттан жігірзедіні болны. Вара шав күнделендірен қыдылас десе, она да пистолетран пені де совет автоматчикізіне хиреш аллысыне шықлесе дұқны. Малданах крамер олдавне никамда сесмен. Бригады фюрера ахал салдак вырынне хурса дыткынри шар шынызен лагерне яны. Выл перзевлерне генерала Тумланны ССМан шумінже тубын документсене әненсе, пирін командовани СС дивизиянин командирі перінзе вілні тесе білдерні. Сов информ бюро сводкисенченех немешсем немешсем выл перінзе вілні шинжен те чаплы паттыр тузағуны. Германире тухаган хажатсе мунчух Крамер паттырызем вилеші, анчах парынмашщ. Гельмут Крамер юлашки патронебе хый берінсе вилні. Наци героин толыға юлны шемгине фюрер хушныбе пызык болужу баны. Фрау Крамер вилні убышкин орденне фюрер алынченелет. Тада ытты шавын еші корреспондентцизембе иллюстрацизем печетлесе кларчыш. Аза илдем Барсуков. Германире халде унжинжен шаблама брахманға. Радио бада барашы, хашат журналра да тыдышак ширашы. Шамрык бе офицерзіне ундан тіріслік илмесінеші. Вара ана мінлемайба тұрышып жіне Улдавын ури кіске деші жав. Телее күра, рунге вілмень ев романны шеш. Пулі бұшран бұрзадев небе, вылттон білмей бұлза шырекіне. Бірін госпитальре она сывартны. Шавын хышын вұл хăйн пуçлăхне ыпты мар, Гитлер йыттисене де вилес пекех курайми бұлны. Чималдан вăл Крамера тăрă жіне Ундан ирекле Германи ятлы антифашистла организацин активистчы бұлзадыны. Тұршмандыл не кайза жабышма жынсен вăлпи те хавасланчы. Крамера манын хамав берсе вилерме хотланнăшын шешмар, уры тавырмалла те Мӹншӹн ыйтрым унран. Шиче жол кайрах вылыепе савны хере ирксірлесе кача елчі. Хыйне хый хесеплеген этем ун йышши парманих çанды качармаш. Кушне ялдырдаттарса каларе выл. Педяван, тере генерал. Эйбирына койшре пулышы пыр. Тада демеші күндан тыткына лекне пұшлықпа адъютантне партизан юхымен штабне елзе бөчіш. Демеші ойық қайрақ шеш, хы йыши фашистсен удаманезене шеш хизеплезе пуша кажыртса чурене бригаде фюрер хыды улжыннымен. Сын пиче шурыхса тесірлензе кайны. Шальчабек вырым келетки ый дубалы евір куғырылны. Кожызем ебылды еттінны бек егыл-егыл күшкаланы. Ятшывне ыйца білні хышын Барсуковына пуган ларма ирік пачы. Хывырын тыткына бурнышпа әшір хелір жінжен тәплен каласа барыр. Суйма дун мағытланны усырыне хывырақ чухладырынде. Шаанба ун жінжен калашмы бір, азырғаттар жібар Суков. Лайық чухладып, кері крамер хыйне хир шемше креслы лараган рунге енне ебірт бұқса илзе. Сиремін керліне ним мазыр каласа барып. Барсуков конебек до туре. Крамер ыты фашистсен преступление земшин нумай каласабачы. Анча хыйна епне, пырмаях шемшетме, шымыллатма тұрышры. Рунге суйнине вăхăтра кыларса пыман пулсан, вăл Кубань тăрăхенчи коммунистсемпе партире дыман совет активистчисене души губка деген автомашинысем ышне хупса пăчăхтара пăчыхтара влернине те, совет парламентарийсене персе бăрахма хушнине те тунмаллатчы пуле. Анча хына ун тискерлехесене хый кучепе курса пына адъютанчы суйма памаре. Шавынба пуш казанын ирксерех пәде майпа йышын малекре. Теткана парын нырамба кучым ужылчы. Нигам шине пăхмазыр каларе вăл юлаш кинчен. Халі хам епле яныштыне лайхынланадып. Мана немешсем хышын кайни птерчче. Анчах ебі неміш мар. Австриец. Вăхыт барыр, вара хам айба бітімбек хажартарма дұрыжып. Шандарзақ каладып, чыррын хварзан, әмір тұршыбек сире бұлшса сабырып. Сирен шыба ман алырамар. Совет сучын аллынче, ширпен калар генерал. Халех суд тузан приговор мінле буласыне хыврақ туядранде. Анжақ хамырба келішсен, суда бама варшы педитченех тұқтама бұлдаратпыр. Унчух же бама сабама бұлдараши, көшісіне ялдырдаттарса илчі бригады фюрер. Унчу хесир тыткана лекнерембе хывыра хывыр еплетітніне, түрі кымылба үкенсе фашизмба керешесіше худшынныне шуда илме бұлдарашы. Пуш казаны жынчы шанчык шүральчы. Варшы хышын амнисти булакан чыха шухышлары был. Халі суд тузан мана персе брахма бұлдарашы. Варшы хышын суд тузан тәрмене хупны беде жырлахеш. Келіше деп, көшесіне ялдырдаттарчы крамер хужыр, эбе тем думада хадыр. Генерал унчене ерінце бұқры, анчахына педех балыртмары. Юре, тері бұл. алы хураган чин виле сумын юлашки шыру жират. Эзір шапла думаманны. Ку пызык яныш. Она халі де бұлін түрлетмелі. Шаанба чималдан юлашки шыру теніне шырыр. Камбатне, азырғанара фашист. Уна шкал шырусыне шивық твансен батне жыраган. Эзір хавыр мұшырыр батне шырыр. Юре ширып, васказах келші крамер. Анчах мен не білместіп. Аслы фюрышын юлашке юндумлами юлмичен шабышма не асыныр. Фрау Крамера шак щирыва бұрса бараган чинна шивықтывана ежіннібек хужыр. Ман Манширва кам бұрза бары? Кам бұлдыр холбуши зесіктер зейлчі генерал. Пушлығын ширывне адъютанчы бір забарадынде, ергей жапла. Эзир, рунгене манарым батне ярас тедірі, сәйірлензе үкірі крамер. Айванла айду, күлчі Барсуков. Хамыр мінді васыне бір тұршмана пілдермес бір. Фашистын аллызем лаштыра Магда Альфреда ялана хытлашы кымылладчы. Халь вұл мана вилне дезі жұтлат. Шаунба ик жетел болзан мін дума бұлдара Сибирге келенмелі жүк. Велезу мен она хамах, ұшын ежінма хұшныне білсен, савнама жырам тюрех уны дамне керсе үйке. Мін дывасшы. Ширу шырмазан пушым бітетінде, шырзан арым тұрса юлып. Чынақта, шут тәнжіре бұрнышран бахи немде жүк теші чыррын юлсан армия тадақта дубыныға. Тури австрире Магдаран лайхисем электе сахал марчы. Варжы хышын вара текседе сирілмеш. Хыйнехы ебатры крамер. Юре, каласа жырдары репин, тер выл. Шапла Соколов отряде шула тухмаға Операция планеторых десант иксене бая уйырчыш малдан пайне командирын хый нельзі каймалла. Унда австрийцембе чехсем тада немішсем кечеш. Икіміші шылынне тинчеш майор ятне еліні комиссаровын ертсе бумалла. Унда білімбек Турханов отрядінче пулны совет партизанезем. Малданхи шылына затма фронтри аэродрома Барсуков генерал хый бычы. Хаклы юлдашсем. Чуна хумхандараган сазы бакалары был. Таванчыр жывымыр, сирен юма кыт-кыста яваплы ыйдулардать. Ына пурнышлама шымыл бөлме. большевиксем йывырлыхран хразатымаще. Эсирде чаплатываса шанатпыр. Торыжыр, шабы жура анчагыр. Вара сирен пархадарлы эшер совет чарын шендеревезембе бірле выржы историне әмірліхе керсе юлі. Сывы бұлыр таванымзем, пызық ына жусынадып сире. Генерал Малдан Соколова ундан ытты десантниксене ыдаласа чуптуре Кәжех транспорт самолетже сывлыша шекленже де, шылдырлы тюбе тырых ярынса, хевеляныш айза кайса курынми бүлчі. Икіміш пайы, біріміш сыбык. Самолет шинжене наган пичешін, сыне салғулыне курсанах, унын әжі манныне сесірі Рудольф. Пирен концерна шытмалбек шытсаядыш пулянде Англибе Америкри аккулызем пышырған жывыл. Візінжен үрріне кітмешу кипалла. Джон Бульпа сем мучин йылы шапламари. Тарагана да тивеші, вырдагана да шабашы. Печене галарым анчихлан десе. Выл үгітеке мәрі. Иммерман хышын шере швайцаранчы. Куна нәйші онны булмалла. Сыны шу сірнебекех шудалса дырать. Пушлықне саламлама черетситсен вұл шамрык салдак пек яш тосылсаты де ура келесіне шаклаттар Гер штандартан фюрер рапортламадыдын жывыл. Эсір хушна шечеберех тузап дәрдім. Мюллер полковнигын келешіне жыраса тупрымда, мен керліне пәдімбе хүйтсап бәлдім. Полковнике вельмень, партизансен аллыне барынны шеш, выл халя мускавра бурнать. Женевари херле херес комитеті бұлышныбе, бе ұбышки пір бе шыру жүредеші. Шақ хыбара үлтсен, гестапы жевін күжізем шыржы көрні күжағынны бек шишсе үлжіш. Ун жінжен Берлина хыне мінлі ұрлық кедесіне Рудольф Иммерман лайық біледі рейхсфюрер Канарис адмирала шыва ярасы шре булжаганзене е орден бачисламалладывать, е аслырақ вырына көжарадь, е пір-пір шанчықран тұхны пуян шыннын пурлыхне дуртса илмейрік парать. Мүллережі пуймада, да пұлышны пулетчі. Эх, пече, американцем бе жығынны эх уплать, шуғышлары Халет вырынне хамын сыхлан малегет. Анилін индустрі ташман зімбеші шихыну ергеліне шинчен Кальтен бруннер білцен Адольф Пайк сімірде пәдетпір. Турханов унжинжен біледі. Татса каламахен, анжа хибирына хыйнченитса бұхыбыр. Ал ере жүкшке, перевыл тада бұлдарад. Хотлан забықтыр гына, юнари аслы следователь. Эбір оны жінже шымірмезір пір шымығы вармы бір. марынде она асын санақ алы кішітмеді Паян хышма бұлдарадын, ирік бачы пұшлық. Мүллер шинчен тепленіл сәбәлерде ыран үрхіне мана қаласа барыр. Малашне мен думалли унчух палыре. Візем ұйрылчыш, швейцар гестапы машыны бе хулана Рудольф Мерседес паднче кцедыраган жібе ингеше патне пычче. Ышта абатланы бір ыйтрывыл. Сенгер дунайра шәне повыры жегене, улды эрнери сысна жүрінчен шыр дірлі абат қадірлеме бұлдарат теші, керсе дудан забығар мари. Мана шулла абат илертмеш. Торт е ба пір стакан шоколад тубынзан да шидеть. не хадырлеме білетші шав кулинариосты ыйтре Мария Тереза. Она мар художник темелле. Выл пешерне торт искусство произведения эпигех и те тутлы, пахма куç тулли, çиме челхене чӹлхене Кайбри? Ресторанда ларма хачук, тере Адольф. Килевеш тербер ырымбе шілі тудысіне Вара кабыр автомашина таза юрба виденне сырце мур авгаланса вырдаган шоссе тұрых, бір сазықлар мазыр выргынчы. Узалы ше керек камында хывыртырақ манас келет. Адольфын іш сем темін чухлех. Майгелне булзан вал иртнне кун тебі тепе манны Уйрымағын амалданхи армебе хуннішне улдалаза пуйныне азайліне ерін дерсе жидерчі. Вады еврей бау унан хере, юлашке вағытра уйрымақ канышпами пульчыш. Тілікреде пыра-пыра үп келеші. шеврман жуық асыран дұқма пілмеші. Шавзіне манасыметпех, Моше Гольманын керменне сутса, иккіміш армен бүрдінже бұрынмадыдынже. Шәне вырында візіне манадып пулетенетчі май келмері. Хонеже арым не жырада сижын вілерні бұшран тұхмаш. Шамрык хужана шывық юнебе вараланныне бұхмазыр. Хулари ятлы жынзем хызен ушкынне ежынны де. лайық шіпре яны чусты юшнебек хывырт үссе бұны де чуналып Шитменнине юлашки тірлі ттеррлле чăрмавсем бірін хышын деприсиксе тухаççы. Епле аванчы вăржы пучланнă чухне. Фюрер буйдарма пуйдарма панасымаха ун чухты датчы. Германия шәрі игівеші жолда пәдім Европари сене барындарчы. Шитміл миллионлы неміш халық үшін ұтты сен вишер миллионлы ұшқыне юнлы тар юқтарса ішлеме тұтынчы. Англибе Совет Союзы шеш парын марыш. Пәрі хыйын ұтравізем жінже крепы шребек ним шықсыр бұрынат. Тепри піррәміш жолда фюрер жарне лыскамадыдынжы де веші жолдан Германичі кипатне шәмірсе жетірі. Тывыл кунзерен вайланса бұрать. Фашизмін карабе тенесе кешех пудасы негамадай кілендермей пульчы. Шавын шинчен шуғышласынақ, иммерманын бұлжы кылдырмач бек мадыдынат. Шевел доғыш енчен келеген тубыза сезем, тәлікре елықтарны Гольдман ба унын хері нойгышнын нинченде хору жырақ. Адольф Шултар шыбек шак шуғыш пателерзе бұжы. Юлашкен жән вал хураты ланбек еврланны күш хезіне ұшры. Мерседес Дунай жиранче кашлазалараган эмерхи юмансембе вада жыгасем давратытны тимір карта патне шитреде ушны хапхаран яранса керсе, ампир стилебе туны виші хутлы чаплы кермене кемелли мрамар картлашка умын чечарынчы. Абадаларма ирдерехха, әбе шывынса тумтир улштарычен шаксене бұққалазалар. Шаллене Швейцаррен илсекилнне хачатсембе журналсене тыттарса каларе Адольф. Выршы шинчен мен шырныне уйрымах тишкерсе вуламасыне деп. Мене кирлі унда шырны, тудыне ерінсе тосыры Рудольф. Хамыр хажатсенче шырны де тақшанақ елықтарны. Эсі ют шыршызенче мен каланы бе баллаш. Темле тумдирінде пит енесір пушне түндер ені бур. Она теріс қақлас десен, шелден гына мар. Тавырса да бахмалла деші. Французла да агылжанла жырны хажатсыне Рудольф ушса да бахмары. Вол тыван зірбушне немінле жылхе де веренмен. Шаванба тюрех, ное цюрихер цайтунг хажадын юлашки номерне илчеде Германирен тухсадарны фашистсене Испанибе Аргентинара ұшшын ешіна ятлы статьяна вулама тытынчы. Хачатра ана кымала каймарі пулас. Выл вуланы жемін тарықса бұджы. Юлаш кинчен айыпсыр худа шурзатты кірде хемленсе шунаган камина выргындарчы. Шывақ шак самантра пүліме питчыжы даврынчы. Антифашисла пропаганда башабы жадыны? Кулса яча Адольф. барха мәңгілішмері санауында қамыр женелік сараган хажада вуламасыра қызас келейді. Ліклензе калары шөлі. Унашкал худ тады кезіне чеге урлы кашса дармашу шуттытны хыравшызем вуласа савынчыр. Калаха хирешедін. Пере Испани бе Аргентинара тванла кіцей илнишін варшмамар. Франко ба перрон президента тавдумалла жеш. Худа дарастеместен болешке, чашкырчы Рудольф вғытшитсен гамблет, тен тармада леге. Унчен пурлығыма гына шанчықлы вырына күшармалла. Эх, питче-питче, пирін хужыра сан еші хыжын гына тұржаган шинзем сағалрақ пулны болзан, рашейре бире Наполеон шыбигідес шукчы. Рашейре гына кәтне болзан ним хуй хызыр бұрын Наполеон шыби бире халі хамыр келдеді кедет. Вырысем күнда шымірсе жидеші. Мен дома килнине піледінін де, пілесі піледіп те, санран деп илдес келет. Большевиксем пәдім Европына фашистсен жән тазыдашын. Унжух мен доза бұрынас дедін. Мен думалли паллы, чун духичен ташманба абышы бір. Укшазыри? Шут тәнжере немешсем буржух, вырсембе крешме укша тубныха. Тем икілен иккілен Адольф. бұрды бір бек мар. Перезем вұржы бідетчіне херлізенгенне көшіріш, совет шары күнда жидесе кдеші. Тубыза юлашки худ кірслетні жіре фюрер ялаве айынче, пірін еші мул хужеземзір пушне, гестапыба әсэс тада әздари пушлықсем гына дырза юласран хырамалла. Халық выл пәдіміш пейлсен, хыне кам ырлық пама бұлдарат, шавын Коммунисем вара хуша азыр, Пусмырлаган семзір, тірмезімбе концлагер земзір тулықта ирклі бұрныш туса пама жандарашы. Немішсем візіне әненме бұлдараймашы. Пірреміштен жеваржи хүшін, ибір вырыссем де большевиксене әненме бұлдараймашы десе жұтланычы. Йоныш рымыр, рашири халықсем, коммунистсем хүшін бұджыш. Халі икіміштенже віржі хышын, ытты халыхы де вұл шутра немішсем де, візем хышын кайсран хыдылмалла. план булдыр десен, пирін вұржы пітетченех неміш нацине епле жыласы жинжен тәплін жоғышламалла. Шавна онланадыны? Лайханланадып, унчинжен фюрер тақшанақ қаласа хуна. Шәкна илсен Адольф тарқса кайры. Санба эдемле калажашы, эс пур тақшана хилсе ылхтарны патефон кебек хыйылдададын. Тері выл. Наци тепсір хангыр не дұқсадыны, она мулгына ашылма бұлдарадь. Анжақ муле хамралран хамралыран әмірлехех тұқсатме бұлдарадь. Шавынба нация жылас десен, чималдан мула жылас бұлад. Кой жей бір пәтчен дума бұлдарай маспыр, пире жу керлі. керлі кирлі деха, анжақ кам пулышыши аптраза үкре Рудольф. Иртне әмірде бір ослы неміш рабочизембе үтті пусмұр түзеген жінсене кіржіве жінсе, пәдімтін жері пролетаризем пірлежір дезе қаланы. Пирін шав жуғышпа ұзы көрза, пәдімтін жері мұл хужизем пірлежір демелі. Она неміш капиталист чізем гынамар, үтті шыржывзенчі мұл хужизем де онланма бұлдарыш. Унсырын візем кішек пурде хызен не шуғатма бұлдарашы. Шавна Америка ба англири хужазем бірін мұла шылма бұлдарашы. Сымақпай? Тұрхламазыр чыдаймары шыллі. Сымақпа жылма бұлашы Әжі Әжебе вара қашны күнақ бірін завод сенбе транспорт өзілісіне келе-келе бомб бұрағашы. Бұрне де мар. Хысене чырмандараганны сене шеш. Түрлеттір Анилин индустрий концерне кереген предприятисемшіне пір бомбада үйкме. Штан білетін, тілінші шыллі. Темле вышса хорынны йыды да хыйншым мене кышламаш теші. Союзник сен авиацияде хызен гражданесен пурлықне шундарза яме. Рудольф кударанчен мӹнь сенчен пуш казанышне гына вреннече. Политика ба финанс ыйдывесем уншын сен врыманба темеллле. темелле. ба выршы вăхрнче пірбірінбе хире-хиріш тұрса шабы жаган тұшман сен пұрлығы пірле сене немледе ұлнанай маре. Вара пичі Цюрихра мәншінжен калашса дадылныне ергібе каласа бачы. Хамырын пәдім бұрлығын шүррине шавшы ғанзіне бадыны, пушне жарзабырақры хыда тәлінне шоллі. Паман, түбене кіртне шеш, түрлетрі Адольф. Хамыр заводсем хамыр алырақ юлашы, тубышне шеш, түбе виши дұрық пайламалла. Анчах производсына вәсем ұқша барса болшыма келішіне бірге тубышы игі худытларақ үсмелі. Шавынба пирин таза усламы хальхинчен де чакмаш. Шапла Лос-Анджелес ри Корпорейшн Corporation бе анелин индустрий концерне кынамар. Унын пулас тубышнеде де онышлы жылзағы Усламне жыласы шылдымыр бөлде, хамырын шаввыжы едізіне күшран бұқмалла бұлачке. Таза юнлы арейцен барух еші бе, томсын еші меттісіне бұғынмалла бұлать. Таза юнлы арейц, витлезе илчі бетчіші. Торух мақсыне ұлдалама юмақ юмақвыл. Пәл жоллым, нехшанданман, тенжере камын ұтларақ, шавын юне тазарақ. Рудольф чӹнмерӹ, сӹдельщине чавзаланчы те шухыжа кайры. малли вара кемін чухлех. Германире Гитлер пуш пулсатын рамба кешех вун бір шул жидет. Шау хужыра малдан хысен ундан ют патшалық сенже хурышла ашкынчыш фашистсем. Фюрердан аслы дуры урухщук чевіземжін. Унан сымахы темле законранды хватларахчы. Вăл немеді манчынна алы улнипех пуйтармада, ытты майба да булдаратчы. Она була хубахран хубаха сәдірінсе жүреген тірлі шапкаланжықсем сазардық пушлыға туға чеште, тенчіпе паллы писательсіне, учонысіне, политика деятелесіне келесіне пыра-пырақ персе вілеречіш. Весен пушлыхесіне шырбық хвармазыр шаратса тухма бұлдаратчыш. Пірзмақпа әнершеш хыйынчен ухмақ тесе мұшқыланышын паян хыне судья демеде, хуша демеде бұлдаратчы. Епле вара шанбек ырлық бек пәдежі. Чуна ыраттарзақ шуғышлары гестаповец. Шук, пұр бір парын маспыр, Юлашки немішшінні вілмезірде тошман германичекке урлы кажайме. Фюрер шаплагалать, эбір выл хушныбек Чудахманман аса илчі Адольф. Пиреншене компаньонсене пір совет полковнике хыды кызыкландарать. Выл санал лунда деші, хужама жеменлетчіға блокнот не ұшса қалары был. Ага, Турханов ятлыскер. Илтней? Илдесі илтне дейбір. Питчі жіне ұйтулын бұқса ғуравлары шөлі. Выл сана мен дума кирлі. Манамар, Америка разведкіне кирлі дерім. Шавшына Швейцария тарма бұлышмалла. Шакна илсен, каппайчык гестаповец еппечикнебек йыбырт кына секседі Пиче, Эзі манран мұшқыладын бұлі. Гестапыра усламшызым мар, чынжын фашистсем ішлеші, візем наци интересі бе суды думашы. Адольф шыллі жіне айван ажа жіне бұхныбек шыллезе бұхрыде, пушне суллары гына. Мен жухлі ыспарадып сана, анжақ ним жухлі де уссы жүк тарық сағайрывыл. Ман шуғыш ынланмалларақ бұлдыр дезе, төслі хилсе кыдартып. Кала сана кам шалу Рейхс Рейхсфюрер гимлер? Она кам тюлеть? Фюрер. Гитлер хойштан укшаду бад? Патшалық касын Шавкасына кам тулдарать. Халық, пәдем влаш неміш халықын пушне мнашлын лере Рудольф. Халы халлинче витлесе илчі Апла булзан халық мменншн хыййне хыйй вырчыра влерет. Термере ешердет, концлагерде запландарать щуук тваным, Эсе политика азбукине білместін. Германи патшалыхе Круп, тысен, Сименс еші мул хүйшізен алынче фюрер ба фюрер хыйде, полицибе жандармериди, вермахтпа пәдем флотта, сан еші гестаповецемде, пурде везен алынже, пурде везем хушныне дывашы, шавна эмірнеде анман. Юре, манмып! гестапо мул хушизен аллинче дермір. Мул хушизен шутне эбіде кередіп. Таршизен хуша калан не итлемелле. Шаванба санында эбе каланы бек тумалла. Ынландыны шалленім дечін мере. Шапладыванам, эбе каланы бек тумалла. Онзырын эсі субын кыбығы бегех хывырт сүнме бұлдарадын. Америка шәрібе хирішні хамалыба хамавілерні бегех бұлса тухад. Турханов вәзіне кирлі бұлсан, бірінена халех тупса бамалла. Мінле бамалды не декаларыши? Егілдемезір түзеймері Она Онада каларыш. Егілден не сисмеш пульчы петчіші санын унран хыйрекепе гестапо агенчі пулма кележу туза алып ұстармалла да барух банкир батне ярзапамалла. Каллех шав еврей, тарых сагайры гестаповец, Унзыр юрамажи. Юрамаш шылым, юрамаш. ба шар командование яланах алла алын тыдын заудащы. Перін концернын пуласлыхе пәтімбек вәзен алынче. Рудольф піртапқыр шыппынларчы. Турханов подписка бама келшес Унаш Унашқалшынна шығырдадығы бейлерце таван шыржывне суттараймын. Ковара мүллері шешінжен калаттарасын де евырдарақ пулі. Чари ешкамады дынче унын. Хытланса сапы та әшін асса шандарма бұлдараймастып, мұғырда Тұрыш тұваным, тұрыш. Эше шымыл пулас шүккіне туядып. Шабақта она ұнштармаллах. Пуш тавра тепленрек шавыргалазабық. Ос шидерзен полковнигі гына мар, генерала да улдалама булать. Власов генерала хамыр майлы шавырма өз шидерні вет. Турханов ада шавыры бұр. Шавырна жоқ вілзе гайзан. Валерми юрамаш. Тыткынры шаршыннысене вілерегенсене, вұршы преступнігі десе айпласы жінжен каларым сана. Унашкала еба кашарас шук. Америка разведкіне сан вара Испаниреде, Аргентинра да пыданса пұрынаймын. Америка разведкен чынағақ аллы вармынде. Хыне тарықтарны жынна выл ташта да жыраса тупе. Пече прагматик, темінле лару тұрубада терес узы курма білет. Вăл каланыпе килшесши е, рейхсфюрер хушнăпек хамаже малашне те тимле туза пырасши. Шухăша кайрĕ гестаповец. Щук, тевет келле хытланас мар. Паян томалли сене туны вăхытрах ыран мӹнь пуласси шинчен те шухышламалла. Иккемеш сыбык. Вагнер профессор – чапа чапатухны ученый. хыййне вырыс халыхен бурны жытақшана хыды кызыкландарнине никамран та пытарман. Анчах чунемен çав иншетри жыржыва турдыннине ют чинзене мар. Шивых туз зэмбе килишне те білдермен. Арыме вырыс, он хыщын гаять. Тене он бапырле социал-демократсен партиенче драган юлдашы Шав шухыштер республине кытардас тенебекех вăл вăдырмыш юлсен пучламышынче Австрире тухаган хачатсембе журналсенче Совет Союзынче юлашки вăхытра пулса иртне улшунусем шинчен статья хышын статья печетлесе кыларнă. Пірремеш пілікшуллық тада наука проблемізем. Колхозри хат лабораторий, ял хужалық ослығызен вуджахе, вырыс селекционерізен шиденевізем, ятлы статьясыне печетлесе кыларны хышын Вагнера Австрибе Совет Союзы хушинчи туслых пірлешівне илнә. Унди активистсембе бірле иге хучен Совет Союзне келсе кайны. Венра Шуцбундовец пылхавне пузарны хышын шем ебе бірлех эмиграция тухса кайсан Мускаври университетра лекцизем буланы. Ша вăхăтрах унды преподавательзембе студентсем туза ирттерекен тепчеве çсене хутшыннă. Уйрыма хына пиреннче жывра үзеген эмел курыкесемпе наргымышлыкым базем хыды кысыклантарнă. Весен коллекцине тілішпе телешпе Украинаба Крыма дада Шеберти хышпыр вырынзене темежі хучен экспедицизем ергелені. Ашы химибе биология хезіне пуянладас тілішпе әшлені вғытра, ачисем мускавра, Рихард химибе технология институтынже, фанни вадам шкулда вренне. Совет Союзе пирін иккіміш таван шыжыр деме юрадат чешвізем. Анчах немеш фашистчесем Австрия, Германии бе Ирксыр бірлештерні хыщын, Вагнерзем кетмен черден иккіміш тываншы жубасы булашыште венына таврынчыш. Шавынчух профессор Совет Союзен тузын сазардык сазардық хаяр тышмане Чынақта куай экран бұқ мағына сасардық бек көрінні. Оның чын-чын әміт шуғышысем пәлні болсан, выл міншін шапла улшынны тәліндерес шук. Ұжынче выл нехшан да марксист булман. Социал-демократсен партияна хын, социал-шовинист идеологине бұдармағына керлі булны. Шави бе хына национал-социалистсен бе шивхарма булышны. Германири педем влажа Гитлер хыяллине илнне хышын вăл фашисен Австрире выртын эшлеген агенче булзатыны. Совет Союзне те вăл полиция хезерленерен мар, фашистла Германия разведки хушны килнне. Вагнерзем мускаврамен буре виші жултларах пурынчеш. Ку нумай вăхыт марынке, шабахта вăл унын шем енче нехшан чугалми йерх варчы профессор наукылла социализм шинчен кенегесем тырыққына білінескер, она чын бұрнышра күрчеде вол чынахах эдемлік историенче капитализм вырынне жынма пултарасынененче. Элекрех шыр шершинче çинчен алашаган калачакан çынсемшеш ыры курса пурынма тевишле тесе Халя социализмла жыржывра пурхалық семде пірданақ телелі пурныш тунне хый кушебе чундан тарықса гайры. Вәсене вғытра чармасан пәдімтін жібе социализм думаты дыныш тер вылышра. Вара шак азирен тухны культуры, тәрісірек каласан культуры сырлық, малдан Европы ундан пәдімтін жедырық сарылы. Мінлевый вайхыват тыца жарма булдары шав хырушлыға тӹнчере пури унашкал вăйхыват. Пур! Каларе вăлкăштах шухышласа ларнă хыщн. фашизм теше. Европа цивилизацине фашизмын нимешле варианче национал социализм шеш шылма Шаванба пиренена пәдім вая хурса пулшмалла. Рихард профессоран вадалы хачи. Мускавра вренне чух, ыты студент сембе бірле субботник сене жүретчі, культ походсене сене турранен меншінзен пірле жывенче, тен ккерешетчче. Ана полит эмигрант ывлі митинг сембе пухусенче капитализмла жыржывра чамрыксен шамрыксен тухса дұқсағалашма сымақ баратчыш. Анчах куда ашыбекех ике кенне никамда сисмен. Венына даврынсан выл ашы лабораториинче шлемедыдынче тада Гитлер үгент пірлешвен активистче бұлзадыжы. Фанни профессор химиинче де кешінні. Мән пәтікренех ыттызембек марчы. Пурныша юрадаганскер, тада ялнах савынышлыскер, выл хевеллерпе çумырлы кача да, хельсеввипе çуллахи шырыха да пір хавасланца Совет Союзінче пурнышына чыннепех тыткына илчі. Комсомол организации уншын тыван килбе прехчі. Выдам шкулдан бірінсе тухнах хышын, çамрăк хер Мускав университетні кеме анчах ашы сазардык Австрия даврынны, унын әметне татыры. Кашнышыннын хыынтелей бур. Пірін вылтларах, теприн сахалрах, пәрі әмірдаршыбех ыры күрза бұрынат, тепри шамрықлах хуйхы-суйхы папаллашат. Фаннин онада кынада курмалла бульчы. Мускавра бұрыны чух, пірле вренеген туз зенчен пірі шапла қалары. Шкулда есе австриец херетеніне никам тәненмеш, тері Сынран бұқмада, әмет шуху жубада езі пирін еші вырызақ. Калашаса да акцент сыргалажадын. А жұба пүтчу да вырыслалайық білеші. Анжақ візем сымақсыне, немішсем майлы шаварттарза калашныне түрек сесме болады. Шак сымақсыне үлтсен, Фанни нумайчен кушкаски өмінче хын пит кушне сыназаларчы де, чынахақ шем ере, пәрін соня де унынны еверлі маррене сесірі. Шаван хышын ашшыбе питчыжы хызене хызем епле тытныне, мінле әміт шухушпа хавхаланца бұрынныне сынама бұшлары де сәхірленсе үкірі. Ашы де, питчыжы де она юратмашы мін. Хызем унран ютшынныне оста бұдарашы жеш. Келде ебе чынахах ютшын марши, хыйышынчы ыйтрывыл аптраны пирен хужыра нимле пірлікте жүк кибірге кіленмелі жүк. Мне білдеретші ку. Шалын в выл амышынжен Амыжы унчух асла херебе венара бурынатчы. Анчах Фанни унба калашма әлгіреймері. Візем Совет Союзын таврынсан, профессорын арымы чирлемезер тумазыр кәтмен чирден вилзе кайры. Мускавра бұрынны чух, Фанни Совет Союзінче әмірліхек юласы жінчен пірре жешмар жуғышланычы. Анчах амышынчен үтмазыр тадықлы удым яймарі. яймары. Тірсібе каласан Австрия выл унба канашлама тесе гына таврынычы. Вăл чапла сарымсыры вилесе пӹлнне булсан кам білет. Тень виçе çул пӹрле келштерсе тузсенчен уйрылас пуле халі унын ирксірех, кымыла кайман вра бұрын малекрі. Шитменіне комсомолды тусем вырынне давра фашистсем хевішме бұшларыш. Візем вешімсірех пулас выршыра ытты халықсыне барын тарса чаба тухас сешінчен анражашы. бе еврейсене шыраса тупса термине бе мұқтанашы. Вырши чынахақ кечех бұшланчы. Паллаган шамрыксем салдыға кайса бітреш. Гитлер шәре Польшына, ундан ытты сене барындарчы. Фашистсем кырка жибегех мұнашлын кылдырдатса жүреме бұшларыш. Бұрде шәне поход шинжен калашмадыдын жеш. Епле вара Совет Союз неде шемірзе тықрыш шығызым. Сейхірлінзе жуғышлат жунжух фанни. Шыбақшак вғытра фұрында дұқса қайма қадірленне есніжі, Вагнерзене эммарманзембе баллаштарчы. Візем чаплы профессора хызен концерне шлеме чынчыш. Вагнер хын такшандан баш жабыдарза усраны мәчізіне пурнышлама шул жыласыне линц хулыне пурынма күшма келешірі. Шәне тусла туслажас тесе, выл ывылне хын лабораторине шлеме илчі. Херне концерн шефін шылліне качабама бүлчі. Лежі на хүй батне тылмачра шлеме немешсем Минск Минскпа Смоленск тыцальнычче. Вӹзен çаре темише дне Днепр урлы качрре. Фашисем ккешех Мускава бұрса кересі жінжен калашма тытынчыш. Хыды бұлғанса үкне Фанни шанчыға шухатры. Шавынба ыжынче ашы шухышызымбе келішмен болсан да, она хиріштіма вайші дереймері. Пэр услови алартры вұл візен Ман чамрыклах Тылы харым пулас келмеш. Шанба тойне варшы хышын тень тавы бір. Татса калары выл. Рудольф выржы нумая бырасы жинчен шутламанчы. Шаванба ытлашы тавлашсады маре. Ятне дузагыштах пожырханны бек пульчыде пулас мұжырын условий бек келеші. Гестапыра ішлене жүхтен Фанни фашистсен чын хакне дойза Пірлі ешлеген юлдашызем таврара бұлзайыр деген тискерліксіне мар, візіне хызем бе намыза білмесір жүш. Фанни вырысларан немешле кучараган хутсем де, шав жінчене жінченех жүш. Вара тюрегімыллыхер гестапыри ирсір жын фашистсем гына мар, хый дяйплыне дуйза илчі чундан чунданах бұжырған мабушлары. Чынлықпай ирклікшін, Тада тыван халықын ырлыхышын кірежігінзем тәрмере ларашы. Эбір вәзіне түрре дұқма бұлжас вырынне улдалат бір, азапландарза вілерет бір. Пире куншын нигам да шук. Ха майбада пулин чакарасчы. Анчах мінле, пірре шешмар шуғышланывыл шаввығытра. вортынышлеген уналлине антифашистла организации хулара сарны листовка лекрі. Унда австрийцене неміш фашистчесембе бір болса, тискер преступленізем тузатулдарныжын явап тытмалла буласыне аза елдеріне, тада судумынче айба кашарттарас десен, тыткына лекне шаршыннызене лагерден тарма, ундан союзниксен шарызем келітчен, шанжықлы вырында бұдарза усырама кирлишинчен каланычы. Тәріс шухышлары фанни. Манын хамында думалла. Совет чинізем бире эмиграция вғырінже тыванла ешінчіш. И бір уншын әмірліхек пармылы. Бір вырыса да бұлен азапран қыдылма бұлжады бақ. Шәгіметпе хавхаланса бұрынна чух, она пушлыхе Турханова да просто на шәрі чіндерчі. Юлашки шулзенче зен сценарий манышма бұшланычы. Шак полковника курны фанни кымылне тепрене хускатры. Куллен кун кужымын ледеген алнаштарсан, талнаштарсан ри офицер лилипутсем батне лекне гулливер бекех жана. Дапрос виші сехеде яхын тосылжы. Шау хушыра шикленіне мар, хумханныне де палыртмары. Товыл лысканыне хынықны улыпла юман бекех. Авзада авынмаш, хушсада хужалмаш, агымын лейкен візем, совет чыннызем, чунданақ савын хер. Вара ернебе хунчинчен шухшласа жүрері. Ишре тімзілзіларны чухта, канны чух тунзықланы вғытрада, шеврыма выртсан да Турхановын шуды сынары кушран каймары. Ына ингекрен хыдылма булжаймазан, шак тәнжере урах пурынмастыпта. Туба дуны бекек шіріппен қалары вылышыра. Вара ана тепре құрасса кетме бушлары. Анжах Рудольф темшін урых пірреде ун ятне азынмары. Питчеше цүріхран даврынсан тебір далкран тин, хере сімшерле вырынчинчен таратсах, гестапына жынзе гайрыш. Термере антифашистсене тюсме жүк хыда азапландарна денене фанни илдесе илтнетчіде хый кушебе пірреде курманчы. Шавга жуынан пірремыш худ пуш казанышне курма дүргелчі. Термех апхинчен керсенех, Рудольфына хуленчен ярсаты чулран гасадуна статуя евр хытсадраган часовой умынчен чуптарса иртсе подвала илсе кече. Хвыртрах, Фанни, хвыртрах! Васка тревыл. Пәр аныйт. Эбир Турханова эдем челхи не ужаган эмел бадымыр. Выл калашма тапратры. Анжақ тылмач унын сымақ әзіне онланмаш. Тада вуны минутран эмел хваджа пӹдетте вұл туйми çывырса каять. Пирен унчен мӹнгерлине ыйтса білмелле. Арестантсене бункерда бункерда чурече таврашы шук. Çавынпа следовательпе пуç казансем кындырла та шәррле те лампа çутепе узы кураççы. Тәдем сәррімле сывлышра пăчы. Темле еклендереген пылак шыршы сымзана журадь. Рудольф пір кнопкына пусрде темір алық яри ушілчі. Вара ни чәрі, ни вилі хере, жы шаврага матчаллы хушыне үлзі бұрзаларды. Унда дада игі жинларны иккен. Пірне штурмын фюрера Фанни Паллать, куасле следователь Швайцер. Теприне штурмфюрер формидығынныне піррәміш худ көрчі. Анча хунумынче немешле вырсла славар выртнынчен вұл толма чиккенне тавчырса илме хӹнь пулмаре. Уйрым хушинче шуры халатлы шин инъекци тумалли шприц чине пăхсаларать. Ку терме врачы булмалла Турханов тагундах. Она шыл тухтыресен кабинетенчи креслы еверле тимір буган шумне чӹнь паявпа чыхсалартнă. Хăй вилнне çынпекех квакарса Уколда вечен она ытты майбан нумая сапландарны булмалла. Тудейші вары шыжын кайны. Шара кығырне урлы бирлі чірзе журза бідерні. Черне вешізенчен юн каплацах юхать. Манс мақсыне вырысла кучар. хыт хытсагайна хере хулінжен дыцагалары эммерман. Торханов, Мюллер полковник ташмана судынныне эберлайық плетпер. Канарис адмирал термерел Шар выртынлығызіне візем сан урлы мускава ярсадыны. Кала эз онба хыжан дада мінле майба шығынны. Фанни Рудольф смахзіне вырысла күжарчы. Уйық чирепе чирленешін евер тон білмей бұлны Турханов бір тапқыр херсасыне илтне меніне мазырларчы. Ондан күшне үшреде сасардық чывашла қалашмадыдынчы. Мәндері выл, шыппыны итрі арестант хуравне түзеймей кәтнегі стапы шефі. Темлі әбі білмен чілхебе шавын ба немде аймарым, құравлар әхер. қывыртра вырысла құравладыр, хуш Решеф. Фанни унс махизене вырслагу жарчы, анчах Турханов тадах чывашлагына калашры. Канариспа Мюллер тада бе Матковский ячесене темейші хутта азынныран выл кирлі хыбар білдерніне дуйрыш. Тем десенде арестант кудынлашса тымажынде, немешсем онланман чілхебе калашны кына хуплать. Ыйцабаха мінле чілхебе калашатвыл, хушы Рудольф. Чывашла, хуравларе Турханов тылмач ыйтыва кучарсан. Чывашсем шинчен Фанни мускавра вренне чухне исторбе география урокисенче піррешеш марильнече. Шавынба арестант мэллечил хебе калашныне ынланчы. Тылмач ун шинчен пуш казансыне шинче. Шабах шав замантра совет полковниген пуше лыста хузынче де выл тэлерзе гайры. Выратма май шукши, аптраса юкре гестапы пушлыхе. Шук, кэскэн галаре шуры халатлы арестантын кучысыне ирксір ұшсабықны хышын. Профессор каланадырық унын сағалдан да улды жиже сехет шывырмалла. Сеанса тепре дузайрттермеде май келмежі. Мен кирліне ыйтса біліні хышын, шак шын сире урых кирлімар пулсан бір сеанс тума юрать. Анчах иккіміш инъекци хышын выл эмерлехех вран миші вырса Иммерман чунданах тарыхры. Пичеше Турханова Швейцария ямалла демен булсан, вылына эмел барза гына мар. Алли урине турда-турда татса, мизене шемерсе, хертне тимирпе жундара-жундара, пір херхен вілерне влерне пулечче. Хале шылне жыртса тюзесси шеш юлчче онын. Шук выл бире малашне тадах кирлі булма шаған бағына вілерме юрамаш. выл аслы следователь енне çаврынса. Эбирагымен тывы бір. Мюллер шинчен сведенисем бұғасыше вғытлыға папкыран кылармасыр хывары бірді, ұрығы үш бұшлы бір. Она хамалла иледіп. әсір хывырын күлінхи әшірсіне тұтыныр. Турханыфа лазаре давырнаштары бір. Термешев не калыр. Мансыр бұшне она ұрық да ан калаштардыр. Фройлен Фанни бір, Сана келе хамлешсе хварып. Шакс Максим хышын выл аллине шіклесе сыв булашры де хере урама илсе тухры. Хапха драган часовой візіне ялан хибекех ефрейторла саламлаза затрре. Вишіміш сыбык. Тури Австрибе Чехословакки чекенже юксавырдаган вылтавы живін игі енебе сім вырман кашлазаларад. Ша вырманда пинде тұғыр жыры херхтватымы шулхи жүргүнне, хыма жүраган заводра коммунистсем Ян Жишко ятлы партизан атражы еркелеріш. мар, пызықмар, онда мен бурыде вунулды жынгына. Анжақ вылда фашизмба керешсе самаяқ пызык шедінізем дуре. Отряда буринженитла вырынды судынжықсембе керешме тада тыткынран тарны совет салдагесембе офицерезіне слава кері партизанзем батне ұзатма хушнычы. Шур жол хушынже партизанзем тыван шыржывне ширім иге судынжыкран тасатырш, тада шыр шиірім совет чынныне слава кие ұзатырыш. Унсыр бұшне шавпачык отряд Совет Союзынчи партизан штабе штабы беші ергелері. Барсуков генерал шивых вғытрах волтавы десант. Андарасы жінжен білдерсен чехсе мына хиріш тухса илме тәплін хатеррленчш. Варманышне, тискергайксем шывшме жүресе тағырланы, сукмаксемзір бұшне немінле шул ер шукшіре, шыр бюртсем, шар абат абатшемеш усрамалды складсем, ютшінсем азырғамалламар вырынсіне сынав вышкизем дурыш. Ту айлымен тапса дыраган шыл кушада сатырыш. Хызембе бір бұлза вырман хуралчысыне парашют десанчы келесіне білгерчіш кирлі шул кыдартма да ытты майзембе бұлшыма хушыш. Соколов отряде операций планен чекдартны вғытра, Ян Жишко отряденчі сем қадірленін базына пырза Ташман тылне яма балыртны жінзене тәплі тіріслеші. Анчақ шем ере ұқсақ су күрзір бұлмаш десе вырысем ахал каламан болышау. Темле лайық суйлаза пухны ушкынра да чунлы туынма бұлдарадь шел Партизан юхымен штабе хадерлене десантын пірремеш эшелонінче де унашкал судынчык тубынчы. Ана була десант умне кетменчерден пызык хырушлық сиксе духры. Тол шудылны враган партизансене сынав вышки бадинче темлешінсем харгашны тутлы ихран вратры. Игі десантник пірбірінбе бірінбе херзех шабышатмен. Пірі чехсен командире Ян Плахотка поручик, Кепри Альфред Рунге. Иккішне де хыдах лекне булмалла. Чехын сымсынчен юн юхать, кушезем кавагарны, австрийцын тумдире чергеленсе пәтне. Чарыныр! Кышкырзы ячевізем батне чупсабыны Соколов. Пәжігачасем бек тюбелешме намыс мари сире! Командир засыне илтсен, рунге кайла шаршынны зэнь елебе яш Анчах урзагайны плаходка лыпланаймаре. Альфред патне хыжалдан пычы де хылха чикки бачы. Вара шабышу тебір худ херсе Ылханлы Илханлы фашист, чех. Эсі тек, эсэс шарынже мар, херлі партизан жіне алышыклеме пулдараймастын. Ху эсі кам, ыйдать рунге. Фашистсем бірақсапаны шымма кышлаган едімари, ирзір провокатор плахотка чәнпеже хирен чагын задраган фин шешіне енненчен турцагларжы. Альфред пистолет кобырне ярсадытре. Юлдашызем чупса дытман болзан, эш еп левешлене Сибирге калама Плаход ккына чексем, иріксір шер шербүрде илсекечеш. Австриецем Австрийцем пенемешсем рунге патне бұхынчеш. Командир юлдаш, Устав хушныбек аллине шелге батне тыцакалары рунге. Калама ирк парырха. Хайсем шине чексемин жетрен сиввен бақсадын не азырғаман болсан, Соколов візем міншін не түре хыйтса білмелетші. Анжақ терлі халық шыннызіне пір бе хирштерсе ярасмар десе, вол австрийца сымақ памаре. Дежурный, иккішне де арестлер, хушшы командир. Ундан ман бада кашны халық представителесінчен пірершін уйырса ячыр. Эсір каланы бектывып, тері дежурный. Мен муре пулныға кызыне шуғыша кайры калов, Иккіші тақшанақ бір-бірінбе бұрынны бұрынныжы, е куап стрейдсембе авылдан авылданба хирісе бұрынның палырымежі. Европа рихалықсем хушинче национализм сірімі сівірілменха, фашистіне бұла выл тадағытларақ пұша девет бұл қамыры жетума тума анчырмантардыр десен малла. Төріслев комиссии сене пірерін-пірерін чынсе топрос туре. Каласа барырға рунге юлдашпа міншін шабышрыр. Үйтреш плахот кран. Юлдаш дедері, күш-пүшне чалғыртса чех. Юлдаш Марвел, хұружы тұшман. Эбі күнда фашистімбе тыван шыржывжын таврас тезе хамерікпе келдім. Выл бұр, мана десанты ұшта вырнашныне немішсене кайса білдерме Вара хыды дархныбе, она сымақпа хуравлас вырынне хылхачик кипадым. «Ағымын жын бұшлан жіберін шабыжу. Вот шаны әзі візіне. Әсіз шәрінче фашистсене шере сурсах выршсаилчче чехсенчен ұйырны комисси члене. Ман шутпа она халех çакса влермелле. Ытлаши васкасмар. Килешмере унпа нимешсем ұйырны комисси члене. Приговоры йышынычень, айплагансенчень иккешенчен ченде үйдас пулать. Австриец унба килеше, вара блиндажа Альфреда илсе кечеш. Харгашу шусылда чен вол çапла тула Мана курсан сынав вышки падинче драган плахотка кычык туртры. Эбі ұн батне бұдым. Вара каскы жіне лардымырда малдан пирус туртрымыр. Ундан сисмезре хамрышта журалза үсніне, килдет вансенчен камбуррине тада ытты шанашкал немехте пілдермен ябалазым шинчен калашма бушларымыр. Эбі тури австрире үсніне білсен, выл шак таврара выршечен пулны булманны жінжен итрі. Эбе нимбы дармазырақ қаласа бадым. Чынақта, күнда эбі вұршы ченде, вұршы бұшланзан да час-часақ келгелесе қайны. Шивықра неміш гарнизонезем пури ыйтрывыл. Кашны хуларах, кашны чугуншул станцинчех, ежылдадаше, ежылдадашы термебе. Итлеха тері вылман чумарах шушсаларса. Эсі шак тамыкран чырын тухаса шанадыны, Вұршыра темде бұлад, вилессиде, аманассиде, чірін юлассиде құравлармебі. Құша планде асын зывларевыл. Шабақта жын бұжыма педерес келмеш, піледіні темле вырыс полковнигі жын нужа күратпыр. Бір жынна шыласы жын вұн зымырда пәтме бұлдаратпыр вәд. Ебі үнчіне тілінзе бұқырым, варавыл мін дума не теплінрек білестесе юриек мүскен лентім мінді вас. Шыба мұрзем жапла бүлчіш бүлі жау. Біріншін ұрық шол жоқ. Кунда келме келшмен бұлсан тұткынри шаршыннызен лагерінче ларзақ тинге тұхмалла бұлатчы, керім. Шук, пыжылдатса калашмадыдын жывыл. Урық шул бұр. вол пиреде, чәксене, сиреде, австрийцене кирлімар. Немішсембе вырсем шабышчыр. Пирін аяқрадыр зайылмалла. Мінлем айба, ун унбекех пұжылдатса ыйтрым. Эзі вырмандан мінле тухмалыне піледен. Ытызем вран чен кундан тұқсатар бірда, немішсене жыраса дубы бір. Хуравлар выл. Вара үксімірейде гестапынады цабарасыран жүкленместіні шікленместіні ұнран. унран. жүкленесім жүк татса калары вăл. Вырысем кунда десант андарныне, шав десант ышта вырнасныне пілдерсен, вәзем пирн айыпа кашарыште иксімреде киле ярыш. Айда вештерер хвыртрах, сана кашарыште, мана кашарас шуук термебе. Анчыклен, кашарма гына мар, тав дуза барыш. Піледіне, кашны совет парашютист чыжын, немішсем вуншар бін марка дюлеші, тері Апыла бұлзан, айда Соколовран фашисем каймай аймай иргыйдарда хывыртрақ тұқсавіштерер. Шапла каланы хышын, ебына шугаран ярса тытрымда, командир канаган шербүрт патнелле седірме тұдынтым. Куына келішмері булмалла, выл ман алран вешерінешін табашланжы, анчах эбі шүтлеме нене сисреде шабышма тыдынчы. Комиссия членізем бір-біріншіне ебірт бұқса Вол сире чынахах фашисем батне кайма чәнне пулі дедірі? Үйтірі австриец. Шук, ман шухжа білес тезе гына провокацилле ыйду бачы пулі дедіп. Чынахах ташмана судын чәнне булзан, е бұын бачышкы бамар, пистолетпа галашны булыттым. Шавын хышын плахоткаран тепре ыйтса бұхрыш. Анчах выл шабы жусылдавы бірге малдан калан нех Иккешне куча-кучын тұратса, допростуны болышмаре. Вара комиссия зем тавлашса кайрыш. Чех плохоткана тюрре кыларать, австриец Альфреда. Везем мен галашны нені гамда илтмень. Шаван батчынны нені хшанда пілейме бір. Тере немешсем уйрны комиссия члене. Кундах варзан візенчен хыжы де пулин пире суда тех. Хывырах піледір, варжы законезем хаяр. Ман шутпа, хамыра паны задание онышлы бұрнышлас десен, икішне де персе бірақмалла. Серінбе келішме мастып тері австриец. Рунге не не деп, шауынба ана персевілеріні хырушы преступлені тесе жұтладып. Чехта унбегех каларе, анжақ рунге вырынне кына плахот кыятне азынчы. Соколов кударанчен нимчен мезрит ларнаскер, десантниксем хушинче ендешлех туеме шейле бушланыне сисреде, командир авторитетчебе узы курса, эже хый пілнібек татсаба жұтлары. Чынлыха епле тупас Сибирги он пұжынче шәне жуғыр шуральчы. Анжақ вылына ытты юлдашы зене уш сабама васкамары. Иккішнеде персі бірғас дене хамыр отряда эбир добровольцене шилтемір. Шавын бау тугас туғас дегенсем, пире керек қыжанда да хызен ереге бех пырақсағайма бұлдарашы. Эбір негамада ерксірді цадымаст бір. Плахотка барунге, юлдашсем, фашистсем ене чынахақ кушмашут тұтыне әненес келмеш. Шабақта эбір візіне отрядран яр ярбырда, пірне Ческе Будиевице хулыне, теприне Линц хулыне задыбыр. Шул кытартма партизан зинчен иге вишешен уйырсабама бір. Тері Соколов. Хамыр ушкынраны хуза яны жінзем хушинче чынахақ судынчык пур булзан, немішсен сенжен бірі. Выл күнда карательсіне илсе келме бұлдарад, хуравларе командир. Анжа хибир фашистсем келесе лып кынгыцелармы бір. Паянах урых вырына көже бір. Эбе иянжышко отрядне газе келечен, эсир шула тухма хадырленсе приказ биге хушса хучывал. Десантниксем Соколовкалан нейненчіш. Анчах вăл хăйн чăнчăн планипе партизансен командывне чеш паллаштарчы. Терес килшши унпа партизансен командире столичек. ба рунгерен иккешшенчен пӹри чăнахах фашистсем енне кучма ушлама булдарны Візем айплыбе айплымарыне пілмезір перзе бірақма да, хывыр ұшқынран хузаяма да юрамаш. Пірлетір слезе бұқыбыр еппен. Хывыр плана бұрнышлама серемеші жын керлі. Пелік жынран тламар. Вишшеші жандарм зембек тумланчырда, рун гибе плаходкына илзе бұрасса, пір бір улақ вырында кетседачыр. Иккежі вырман воеводственче ешлегензен тумтерне дұғынчыр. Кызем пирен арестантсене шул незем пулчыр. Жандармсен форме шук пулзан, немеш зенбек тумланзан да юрать. Тере Соколов. Пирен немешсен жандарымзен бе полиция мундиресем де бұр. Вырынды судынчыксене птерме кайна чух, эбирвесембе час-часах Хам ебі Хамебе офицер офицербек тумланадып. Халде ун рольне вылама булдарадып. Тәрәслемелі десан иксене ебір варман хуралчин шурчы бадинче кетсе тырыбыр. Шул гыдартма уйырны юлдарсем сене унда виші сігет бұтчыр. Таваттымыш сыбык. Десантник сире малашне шанма булдараймашы, шаванба иксереде отрядран гларзаяма ешінчіш. Пальгерчі Соколов строю мне гларзатыратна рунгебе плахоткана. Варман хурал чезенче сем сире Линск па ческе Будиёвице хулызем хушинчи шоссе шуле шине илсе тухыште ирге ярыш. Уйрыла сумын мэнде булейн каламалли бури. Шанмашы булзан аншанчыр. Уншын пидех магырмы бір. Нигам шине бұхмазыр мағырда трепла ходка. Эсирте шапла шухшладыри? Рунгерен итрасы Калов. Шук. Пушне енчененне сулларе австриец. Эбе сире фашизмба жабышма чунданақ бұл жастенінші. Шел май келмері. Сывы булрынде бұрсыра да ыны шусынадып. отряд командирі візіне вырынды жінзем хушынже бұданса бұрынма ядарласа қадірлене суя документсем, тада кирлі чухлі ұқшапа жеде алы барсақ ұзаттыры анжах малданах калашсададылна бек конвойрсем иккежіне де алызіне шурым хышне турца жихрыш. Шавын хышын шул кытардагансем сэммырман баттылылза вырдаган прожекторых анадалла илсе айрыш Вырман хуралчен шүрче ушланга херенже ларать. Прачак варрепе тызылаган сукмак шав ушланга тухнă кавак кывак мундир тăхыннă çынсем йывышсен хушшипе чупсабыни курынчче. Хальт, хэнді хох, хайярын кошкырчы бізінжен пірі. Шул кыдарда гане алы шеклес вырынне автоматне шеклері де вырмын шадырдаттар заячы. Вара кывак мундирлесем пожал пеме бушлазынақ шіре үплетріш. Унын юлдажы йывіштемізем хушыне чымры. Шавын хышын плаходка ужрах вырына тұқсатычы. Ан берір! немешле кышкырчы был. Эбир алышыклеме пулдараймаспыр, мэншэн десен вэзэне шурым хышне дурца шихна. Хый чынныне каланыне кытардас тезе, выл каялла шаврынчы паявпа туртса шихна аллысене турткаламадыдынчы. Рунге йывыштемезем хушынче шуғалны партизан хышын чупма бұшланычы де, тарса хыдылаймаре. Жандармзенчен пірі она хуза сысна варшмадытын жывыл. Сире партизан зенялын жән хыдарас тесе, ебір пұрны шлемес лемес бір шабы жатпыр. Есіп бұр құжақран хыраны шыжыбек тарадын. Айда, ут каялла. Рунге немінде чынмері. Пушне чикреде вырман хуралчын бүрч патнелле утре. Ушланка херенче тадай игі жандарм тыны курынчы. п перенялдыне бинт пачыргене. Пурне деді трыри, үйтірі аманны жандарм. Пәрі тарса қыдыржы тепрі юн юқтарза вырдать. Ағы ұнын автоматжы. Хулбуши урлы яна автомат шіне кыдарты ұрунгене хузашитні жын. Кызем дадамын лешінзем. Альфред па плахот күшіне кыдартса ұйтры жандарм офицер бек тумланы столичік. Татса каламахень, ран бұхма неміш бек туйнать, анжақ ғып небе немдечін меш. Рун кешіне күдарды жандармла тумланны партизан тепри немешле те вырысем майлы шавырттар калажать. Сыны таза, славян сыны, вырыс шпионе болмалла. Партизан земвізіне пирін бада яма қадірленне каламазрақ балла. Курадыры икі жеде вғырла бұғашы. Столичек десантник сына забықры. Рунги бірге вғырла бұғаттені терзек те бұлі. Анчах плахотка бірге апламар. Хужи умынче ебылтадаган едылла бұғаттені терсірек бұлмалачы. Шуғышлары бол. Щук, господин офицер, эбе вырысмар, чех, де плахотка, хайгунда еплелек нене, ним бұдармазыр забачы. Шак тымана келішіні бұлзан, пек сире жыраза тупса десан чинжен білдерні бұлыттым. Выл мана большевексен алыне дытса бачы, рунге кыдартса хұрса хұчы сутынчык. Эзі дада кам, Альфред раны итрі Шак каларыш кезіре, тада мінгірлі, ыйду жіне ыйду рунге. Берін хывынданы үлдес келет, кала, яду севень мінле, севен партизан мадырышса командире. Унын сенже большевиксем бан документ бұр, Унда чын ятне негдартны. Альфред шын хураллар плахотка. Ухтарыр команда бачы столичек. Кануэр сенчен пери ронкеге Соколов пана энен дюрю хутне турцагларжы де хэнь пушлыхне тарджы. Альфред Рунге, эсэрс оберштурмфюрере, Пәрремш группыри инвалид, шар службине юрықсыр шавынба госпитальрен сывалса тухнахы хышын яны. Энендерю хутне саспавулар столичек. Кунда кыдартны чоны, чын хуравлары рунге. Онлана имастып, улшынны сазыба бушлары столичек. Эзі, эсэс офицері, аслы фюрерін шанчықлы хүйділевші, міншін вырысенен не вилене хүделесе йылықтаржы, шавынба она бұрақса кайрым. Хыюлын қалары рунге. Апла айппен, фюрер саншын чәрі гына иккен. Шыл видір шығыртса қалары столичек, ёны жадын ерінчік, эсі хуын ранмаларақ вилен. Кала совет десанчыш тавырнаштыне қыдартма бұлдарадыны. Бұлдарзанды кадардас шук, мұнашлын қалары рунге. Она судын жықта Пылаходкой не пуш сулса хушса хучы был. Менжен, менжен десен вылы урх кайры. Чынахи, плахотка не çаврынчы столичек. Икесехет кайрах десант командире чынахах урых вырына кучма приказ пачы. Анчах хысен базыне парахса кайын булсан да десантник семинчех мар, хышраны хаваласан шитсе дытма булат пек туйнать, тері плахотка. Візем мишень, сакырын пуринде лайхеш бұр, автоматсем ал пулеметчисем гранатасем бур Онзыр пушне иян жишко ятлы партизан отряджде весене булушма булдарать Унда мишешин пурри паллымар, шаынба десант чине пӹччениккен мар, йышлы отрядпа бұрза дабынмалла, канашпаджы судынчык. Терес каладивол, Альфред раны итрестоличек. Шиклі жыннын чуне шығырат теші, шавынба вол сире йышлы отряд пухмасынет, севін көлчерунге. Чынны бемі жән Сирен сирін еші паттырзен, пәдім бе тавынсан та әжінас шук, мұшқылары Альфред. Юлашке худайдадып, десант өштіне кыдардыни бире, сылды маллинчи пистолетчепе хымзарза ытрре столичек. Хам кыдардып, Ебір ябыр сазы пачы плахотка. Эсерін аны ненір, выл сере вырманда юре адаштарза жияма Партизан зэн командире пір вғыт шуғыжа бұлзады жы, ундан хыйын юлдаш зенжен пірне, Альфреда хураллаганне, айкара хилсе де шыпын демскер каларе. Юлдашы тюре хылнанчы болмалла, пушне демеші худ сульчы, шауын хышын иккіжі де хивырына вырына жыш. Рунге, ччыннче столичек. Велес умменнмменн де булэн галазах варас Хуравлас вырынне Альфред ун енне шурымбе çаврынсатычче. Шермана илсе анырда перзе брахыр. Ундан яла гайса кунда мэн булныне бургомистра галаза барыр. Унда Тотенкопф дивизийн батальоне чарынычы. Пір ротыне хвыртрах кунда илсе гэлэр. Тен сан эксэне хуза жетме Эзір каланы бек де жандармыла тумланны партизан Альфреда жән автомат кепші бетерді. От шермана, васқамалла булман булсан, сана шак де ер жүшікке хуплать. Уда худ, тада деп ретірді олына жүрмран. Візем варманда юқса дұғаған шырмана анжеште, хыва демізем хушынже кушран шуғалчыш. Пыла ходка сиксех чатреме дабратры. Сани унын келбек квагарса гайры. Кына пюрде илсе керірде салдыр шеф патне яма донесени хадерлене вахытра. Вăл хăй камиккеннине тада пирн бада епле килселекни çинчен хăй аллипе хут чиртăр. Эзир хиршмари, плахот краны итре столичек. Хирешмар хавасланзак ширып, эзир донесенире эбе десантыштыне хамирікпе кыдартма келішіне палыртмыржи, ыйтры судынчык. Пурнеде кыдарды бір сымақ столичек. Сазардық ширмаран рунге сасы Сывы бұлдыр иреклі Австрий, пер Гитлер еті кышқырчы бол Шәв замантрақ автомат кіскен шадырдатса елжі, кыштақран пұжалса сите прейлдінжі. Петре, хайтеллен мағырдатны бек каларе столичек. Пилекмаш сыбық. Ян плахотка шкулда сочинение жирна жухта шаплатыршманчы. Кашны саспалдыне оста каллиграф пек шыржалаза игізе хет хуши пуша жиклемезір жирзаларчы. Юлашки вағытра она хойн биографине темейші хутта жирдарначы. Анчах вылунда ашы термен адзирателі пулныне пірреде азын манчы. Тада хойне немешсем мэнлі ареслені біргейде тірісіне гадартманчы. Халя она да кына пирин дивизире мобилизации ргбе неміс шарне лекне чехсем нумайчы ширджевал, весене шанма йывырчы. Май келсенех е херлі шар енне күжатчыш, е совет партизанзем патне тарачыш. Бірекінче сағыр чех шерле херлесем патне тармагалаш сададылчыш. Ебі унчинчен командира білдердім. Выл таргынсене сене арыслеме хушы. Хысене кам сутнян пілчірдезе, эбі хама да арестлеме Вара пире нарушниксен түште ойрым блиндажа жабырза хупрыш. Ирхине пурне де гестап алыне памат тыла сатмаллатчы. Мана унда тұрышы үшіне кыларма хушыш. Анча хебе шапладума алькреймерім. Тол шудыласумен херлі шар наступлені бушлары де пирін ротты пәдембек тұткына лекрі. Вара вырысем пирін алыры наручниксене митинг тузақ Малалла вол десанда құйында қадірленіне, хыйында міншін кеме келішініне жүрді. Мана тене термері ұтлашы үйіртекеттезе жүш. білерджіш. Антифашистсене аттежін тавразым әтпей әбі хамада десанда кіртме үйтрым. Парашютпа зиксенех немешсене шыразаду бадып та херлизен десантнеп терме болжадып, денет жоң жоқ. Анжа хывырмандан пәтчен тухмахраны бе юлдашы рамалла бульчче. Хамба бір левешсе келне чексембе немешсене шанма майшукчче. Вәзем пурде вăршиччен коммунистсен партийін четынны тада херлесем енне де хызен иркепе кучнă. Австрийцем хушинче Альфред Рунге кымыла кайры. эсэс СС дивизийінче жабышна. Оберштурмфюрер тада дивизия командирин адъютанчы булна. Тыткына да йывыр аманны бе тон білмей булзан лекне. Шавна білсе ебе, малдан онба калаштабық машут тытрым. Анчах выл пірлі тарас вырне, хама большевиксен алдыне тыт бачы. Шам кишіне тар пөжірдатса духитчене хышлері судынчык. Юлашкинжен вăл пăнчăлартрре те мменн чирнине темлі вулаза пидяван хавасланса үкревл. Кына вулазан эбе камзем майлы пулнине никамда икеленес щук. Немешсем хызине чундан бардан парынны жынзине хаклама білеген чыға. Десант ұшта не илсе кайса кадарсан манада тавдума манмеш. Остын булзан вұржырада чырын юлмағына мар пуймады булать. Шак шуғышпал выл сәдел хушынжен тухрыде алға бұрза Мәңгерлі өйтіріп үліме керсі тұны жандармыла тұмланыны партизан. Чирза бідердім, илме бұлдарадыр, худ листізіне тұттарса галары плаходка. Юре шева қыдардып, керлі бұлзан выл зіре қывыра және, тері де партизан пүлімрен тұқса кайры. Сонынжық хыне ырласа кәтнечі. Жандарым тавду мазырақ тұқса кайны она хумхандарма бұшлары. Міне пілдеретші ку, шеклі жуғыш бірзаке жоғын пүшне. Ебі хызем майлыне плешішке, міншін шабақ сивін бұғашы, тен шанзақ шидереймеші бұлі. Анжақ мін шірніне вуласа тұқсан икіліне сипідедех, лапландарматыр шыбыл хыне хый. Итлада нумай кітереші, пыжырған жывыл тебірзі хетрен. Ебі шірніне вуны тұра вуласа тұқма бұлад, міншін хвыртақ чынмеші жи. Ларса да, каллімалі ұтса да еліқрі. бе сақшыне вұртса да бұқры, Юлашкен Юлашкин жән карене ұшырде тулалла бұқры. Он кымылне тадағытларақ бұзырындар шандалык шандалық бұзылнымын, лапкадыман шуныбе маншуны семде көрінмей бұлны. Пан плахотка айдар сирек дейші, илтінже шүрім хыжінже. Судынчык жандарм чех чілхібе калашны елтсен, хыды тәлінчі. Эзір пірінбек да біледірі, ебылды кулыба шешсе бұл Керлі болзаны да болдарадып, удыр пушлық сәм ұратмашы. юратмашы. Плаходкада дадемске де жандарм автоматне хымзарны чухнехебек тытныне азырхаза пүлімрен тухма васкары. маш кызым батне шухышлары выл. Ту сырада дышмана болмалла. Ебе ширнененен мерч пулзан, хам хызен тышмане маррине мінле май багадардасши. Шак вахытра юна жаралық яри ужылчы. Керір, сивен галаре суя жандарм. Плахотка хыйбе міншін шавдері сивен галашны шинчен шухышламад әлгіреймері. Пушне де питрен вери басапны бек кайылла туртынчы. Анчах шав замантрахына хына иккен ярзаты трэште аллысыне шурым хышне турца жихрыш шисе шисейір ун пушинче, шылны шуғақ, бұжым пәтмелібек пәттрі. Сәдел лара пилігін ларашымен. Керекере жандармы офицербек тумланна столичек, унран сылдым енче Соколовпа рунге, сулаха енче Совет Союзінжен пірлевешсе кілні іге чех. Соколов судынчык шіне чундан тарықса бұқры. Шав заман траунын шак әдем девішне шуғатны жынна тадығын тадығын туртса журас келчі. Анча хый ағал боец мар, командир иккенне астуны шеш шапладума чарчы. Валерезех пулсан, ына совет чиннинде. бе австрейт сенде мар, хыйын енде жізен вілермелле. Аза илчі вол малданақ шутлаза хуны шуғыша. Весем планы пуринші де видемлех пулі. Ян плаходка. Типчершине кыларса бұрақны пулыбек башқаса сывлаган жіне ерінсе бұқса каларе командир. Шар пресягіне постнышын десантниксен списігінжен каларадып. Уйрыл ичен мінде бұлен каламалды пури. Судынчык беш бешакшин аллинчине сисреде төн сірімебе минрене әненеген алтариумынче ере-ере бұшапны евер чыргушлензі ларчы. Ундан сәдел хушинчи шинсем енне çаврынса Юлдаш Юлдашсем, анвелерр тархашын кажарыр мана, чӹррренн большевик сене әмір большевиксене булышмашын таратып. хашып вăхытлы хашыпланчы те хыйне сем мӹнь каласа кӹтре, анчах лешсем нимде чӹнмереш. Мана хіргінес шөгіндейзір. Апла бұлзан чирлі мұжырымба, игі пәчі да бұлін хірген сәмірчі. Ебі вілзен візем тұлыға юлашы. Тархашын хыда арыр езір візіне шагінге крен. Чапла бұлмазыр, мары столичек. Хывына жүзене жілледен, бірінне вара чірлек тубыға хумада қадыр. Шуғышла бұққа. қара карателсіне ерце келіні бұлсан, перін арымсен бе ажасыне тылыға юласыран кам қыдармалладшы. Мін бұрын ба Тері комиссия члені пулны чех. Шереплех туратыран кудын шагаста әжде петрі. Плахотка хыйне ендеш земшелес шукине сисре, шаванба Соколовын гымылне шемжетме құтлан забықры. Командир юлдаш, уненнелле теллері вұл шывланны көшісіне. Совет халыхепе хушинчи хушынчи, әмірхи туслық ячыбе тілмередіп. Мана мәскінчеға, есірде бұлен хіргенсемірчі. Сан еши судынчықсем жын әбі командир да юлдаш тамар. Шавна ялна хасрадыд. Пирін халықсем хушынче, әмірденбе бұраган туслық тышмана хірхенмейірік памаш. Шабақта сана хывын енде жүзен алдыне барадып. Илерде хывыр пәлнебек сутта бар. Чәқсем жіне бұқсағалары Соколов. Ара, урны етті мен малды бұр, тері столичек. Йыды йылыбе бұрынжы болсан, йыдыллах вилдір. Тұқса жағы біреппен, Соколов юлдаш, эзерхершмари. Уныншы бей сирен алырда, мінді вастедір шавнадывыр, тері де Соколов сідел хұшынчен тұхре. Юлдаш сәм, эзерменле жұтладыр, Хыйне отрядынчи партизансембе чех десантниксенчен ыйтре столичек. Шагас, судынжыга вилем, терес, уншында, ыты судынчык семжінде урок болдыр, тереш чехсем. Ултымыш сыбык. Плахот кына е отрядре урышыннан тырышып жіне кылармалла була жінжен нигамда малданақ шоушлаза хуманчы. Шанба операция плане бурнышламадын насыже, ирксерех бір талық кая юлса пушлама екрі. Шерле транспорт самолёджі десантын иккіміш эшелонне онышлы андарзах варчы. Кунда радистпа повырзыр бушне командирын политика енебе ешлеген заместителі тада тұхыр боец пурде совет шыннызем. Отряд пөдембек пір жүре бұғынны пурнеде де ғавасландарчы. эшелон шылын режінзем, тенчеш парашютпа сіксе юлны энерденбе әнерденбе мән бұлзайыртнене қаласа барашы. Соколов та комиссарова юлашки хбарсенбе баллаштарчы. Замполида уйрмах плахотка эше хыды хумхандарчы. сизимлехе пірмаяқ шивчлетсе бұмалла детпір. Анжақ хамыр реде күн жүдібек ташман бұрза кәніне піриде вғытрас ісмен шуғышлын галаревыл. Пір атха ташмане айвандарақ бұлны. Унсырын иксімір кундамар гестапо Анда кала алыс үлчісі колов. Авытмадыдын нычық яшқа хураннелек небеге кеттімірінде. Анчах маншутпа тышман әжен маннын выл айван пулнынче мар, и бирунран ослырақ пулнынче. Епле еленчі выл. Алла лексенде хурашлен беге хавынче. Шабақта и ұна жіне қылардымыр. Замполида командир ытларах мухтанны бек туенче. Шаунба вылына эшинжен шеш калаштарма дұрышы. Хый ыйдузем бачы. Мінле майба. Соколов суя жандарым шинчен каласа бачы. Курадыны провокатырай бир хүйін хеш пыжалібек шапса Тесе вешлер выл хыйн смахне. Шындерегенсіне суд тумашы дене әлік хижінзем. Эсі шындерні ба сана үпкелесім жүк. Большевиксем тіріслесі шрен ихшанда провокация мелебе узгурмашы. Камо хыйын юлдашы зене шапла тірісленешін женілцен, Ленин мен не пледіне, комиссаров. Камо пірінбек тұшман тілінже мар, хамыр жура милицибе следствие организем бұр жерде шапла тіріслене. Кунди условизем урых, тышман агентурибе керешме государство аппарат пирін уя тымар яма элкерне шум гуркне хамыр алыбах каклама тере Соколов. Соколов пужарулышын болныне комиссаров тақшынақ білет, шавынба урық тавлашса дымары. Мен дывас, шуғышлары был. Шамраха, кытқы зыйдыва, татса пуш тавра шавыркаласа бұқма керліне греймен. темле пызық чырмавды бұнсан да аптразадымаш, евырлықран тұқма май дубадех. Ташман тілінче әшлекеншін кутемрен де паха демелле. Рунге бір шуғышладын, ыйтрызым палет кыштақ шуғышлазыларны ғышын. Она шанма булади. Ун бірге кунда келетчен де иккеленменчі. Халі плахоткана дырышып жіне кларма булышны ғышын, хама шанны бекек шанаган булдым. Вахыт ылдын бабірек теші, выршыравы ылдынран хақлы. Она уйықпа е әрнебе мар, Талық пада да сехетпеде мар. Тебір жүхне минутпа е секундпа гына вишмелекет. Десантник сәм шавна лайық білеші. Шавн ба разведкана яма балыртны жінзем, тұл шудыласа кет мезірек шула тұхрыш. Бірем жүшкіна игі жеқпа пір неміш кәжі. Вәзем госпиталь рензывалза тухны салдақ сәмбек че чееске будиевице хулыне де, конспиративлық ватерде вырынды коммунист бетел болса, малашне мен думалы бірге калашадылмалла. Икім Герберт Гроспа, Курт Либерман, пірі австриец тепри неміш кәжіш. Отпуска яны сенбек болса, линц не шетмелле де, унды бе шихуну ергілмелі. Тада рунге дыванезіне шак кунсенжех Альфред Килет аврынма бұлдарасы жинжен білдермелі отряд командование везене кирлле документсемпе укша деньги барса затры. Хыйсене панышсене ике ушкыны де план рагдартны вахытра бурнышлары де десантниксен базыне чеберех таврынчы. Чески Будиевице хулынчы коммунистсем Австрипе Чехословакия чиккинжен инжех темарлараган шывыр авдан ятлы хубахра эшлеген антифашистсен ушкынне десантниксене булышма тада отряд командованиене кызыкландараган хыбарсене пилдерсе тыма хушна. Линцы кайны разведчиксемде хызенешне онышладуна. Анчах ыры хыбарсембе бепірле узал хыбарда илсе килчиш. Альфред Рунгин келінче пызы кенгек бұлны мән. Уйық шүрі кайрах неміз зенит союзниксен евір бомбардировщикне вуд тивертне бұлны. Лётчиксем парашют пазикне, вара шунаган самолет шыбах, рунгисем бурынна киве пӱрчине ӱкнне те пӹлембех ишсе андарнны. Шав çуртра бурынны вижешем ғыршынран периде çынран шыл вилемрен Унаш калхы бар, эдеме епле хуйхырдасы каламазрах паллы. Альфред конебех шербүртрен тухмары. Юлдашсем ебатма, лыпландарма забықны де, абада чынне де Вăл кащенех вырындан тапранмазыр хутлан завыртрре. Анчах вăхыт чи ыста тухтăртени хальченде вырынлы пульчче. Вуны сехет хушини гамба калашмазыр пӹччен хуйхыр хына хышшн, вăл кăштахлыпланчче те хыйех соколов патне пычче. Вăрçă пур халық чи пызык инкек, ына хывыртрах пӹтермесен вăл хый пире пурне те пӹтерме пултарать. Шәк самантран пушласа, вырша бідерме фашизм ба, пәдім вая хурса кірішсі маншын пурныш тіллеве бұлсадырадь. Калыр, задание хыжан гаймалла. Ытлашы васкама бір, тері командир. Каныр, күштақлы планыр. Канца ерхіне ирхине шуладухма булдарадып. Унчен хамырын шивых вғытра мен думалыне тәплін сүтсе явы бір. замполидачыны келші Соколов. Шитчемеш сыбык. Тохыр сехеттелнелле янжышко отрядінжен уйрзабаны шығынушы Альфреда Линцхулыне каяган автострада шіне илзе тухры. Тәрлі автомашинызым күнда пиртер деген оза евір вәжімзірек кәлі малі вәтлетсе ирдеші. Ибір жән пірне чарын задымалады выбыр тәрі партизан. Вара езерім алла удырда, шыр, шыр метрда жарынзадырса сазылама дыдыныр. Хыш шоферда бұлін ларца каядех. СС аслы лейтенанчы варман варенчи шулшинче міншін пітчен утса жүренебе интересленсен, хамыр чарсадратна автомашина шинчен андым деме бұлдарадыр. Шапла каланы хышын чех шулшыне чэрэп, деген еплішім за хучы де рунгебе бірле вырмана кірсетачы. Кәже хыжалдан рейза тухна автобус кірлеттерсе келіне көрүнче. Онын малды ураби черп шине бұрза кәжі де баллон бені бек шаплатса Ним думада жүк, водителін ирксрех автобуса жарса баллон ұрштарма малекрі. Шавна курсан Альфред шамрак чырышсем хушшипе тызылса вырдаган сукмак тұрық, линц еннелле темиже минут утреде шоссе жіне тухры. Шыбақ шак вағытра хыжалдан курбун тұрыллы БМВ әріхтерзе келіне көрінчі. Шалда иккен ларза бұрашы, иккіші де шаршын Манавалли де вырын тобыняға, терде рунге рунге жүклері вара хывырт шиштерзе бұраган автомобиль тормысне череклеттерзех чарынчы. Чырмандарны жынка жыру уйдадып. Эсэс шарынчы офицербек тумланны рунге машина батне бұрза чес бачы. Линца жидичен сиренбе ларса бұма пульмежи. Фельдші хыну машыны жіне ютшынна лартма чараш де эсір хамыршын, шаунба керзелар репін, халыға ұшсағалары эсэс унтырштум фюрері. Рун кекерсе ларсанах БМВ малалла ыткынчы. Эсир баллон улыштарма чарынна автобус шинчен бұлыға үйтірі унтырштурм фюрер. Инче трен келедері бірін хулана. Рунге унчине шаврын пăхрре, Шаврагасын бетлі, качыр заллы чалыш кучлы çамрыкшин она кушак çурипек туйынныран вұл кыштах кулса Шав автобусыралар забыначы. Виші талықлар мадыма білмезір васкадып. Выл пур шыбақ тыван хулана бұрза кере сумын чарын садычы. де линсран иккен. Кунда тыван земде бұліға. Пулны. Хам госпитальре тын білмей бұлза выртны жух, пәдемшем ебек шунаган бомбардировщик айне бұлза вілні деші. Шавын жинжен тепленре білесте, мазар жіне чечек шехи хурас тезе ба шофер пір ғарызақ Альфред чіне бұқрыш. Гер оберштурмфюрер есір Альфред рунге мари, тілінче эсэс кәшін лейтенанчы. Шавы манаштан балладыр. Палласа палламастып та, тыванырсем еплевілнен жән тапшырса елдім. Уйық шуры шав құрлықлы ғыбар шинчен пәдім хула қалашды. Унчук сирейден умаязын ывылне вырыссем, ашамышне американцем вілерджіштеріш. Эзір аманны гына иккен. Евір аманны жав, пір уйғытларах вілімбе пурныш хушынче сехет мая неге евір затыны Юлашкинчен пурныш шындерче шындерчех, анжақ тебір худ строя даврынма май келмері. Міншін онланаймары унттыр штурм фюрер. Шар службіне юрықсыр дереш тұқтырзем. Ним думада жүк, тұшманзембе херсе жабжас инше иншетри тылра шығыр шыртсе бұрынмалі кедінде, асын зывлам туре рунге. Шабақта сире ырыпа санадып, эсірвец Гельмут Крамер наци геройын адзюцанчы пулны. Үштан білейдір. Тыванырсене бұдарны жоқ Хаврун бірлеш бірле шабышнаранах, вәсене мазарын чи чаплда зене бұдарны пайне, мрамырдан кассадуны палыкларцах бұдарчыш. Епле теле лейзир. Атте аннене хизеплешінзембе юнажар бұдарны жыны? Херхюн кульжарунге. Уншын шешмар. Пуринченетла Гельмут ба бірле шабышма түргелнежін. Унбек батырба бірле жабжасы кашны немішшін пызык чыз. Қалырха, вол чынахах перінзе вілней. Чыннахах, дивизи штаб нехерлесем шавырза илсен, армі батне ширу шыржы де кушымын жех перінзе вілчі. Вілесумін мінді бұлін калари Шак тамыкран чырын тухма май келсен, ман ширыва савны жырыма кайса бар. Сывы бұл тузым, хайль гитлер терде пистолетне тонлап тіліне тұтса терже. Эй, туыры жам, куш пушне ялдырдаттарса кышкырса ячы шамрык офицер. Ахалден марынде фюрер хой алы бусса баны некрологра бұрынасса да патырла бұрынчы вилесе де паттырлах вилчі тесе Шапла калаштабыныбе вăхăт иртнисесен мере. АГБМВ Дунай живе урлы хывны кібербек хула витер тухакан теп магистральбе конвой бек шывакан автомобильсен кәдевне бұрса кәчі. Сире ыштандар захвармалла, ытры унтерштурмфюрер. штрассе херіқтыватты хуравлары рунге. Фрау Крамер бурнаган особняк Шавында эсіріна еплепледір. Наци героин тылы ғарымеш табурныне кам білмеш, күшізіне ялдырдаттарса шамрық шамрык біц. Фрау Магда кыштақ шымыл тайрақ пулны бұлзан, хезеплеген сәм шав жұрттан тұқма білес жүк. Анжақ віліні батырын мұжыры, шивық тываны зәмбе вырынды бұшлық сәмзір бұшне негамады Эбир шамрык нацисем фюрерын шанчықлы генералі бұрынны керменюмын жен утса иртне чух яланах чеш парад бір. БМВ вырынды аристократем бурнаган урамдыр херлеттерзе бүджі де, эрешленсе дуны темір карда чі иге хутлы кабыр шурдумне пырса жарынчы. Шагындайы үйтірі штурм фюрер. Шагында, авы Бригада фюрерын херебе үвілі юркелеткеді вашы. Карда жінде вілягана жазым Альфред. Эрика, Макс, ыргон болдыр. Шур капюшонлы херлі куртка базен гер жылавар дығынны хераджа выляма жарынса урамалла бұқсаты жыдычде, хыне жынне офицера баллар болмалла. Калин керен чупса дұқса тюрегіна ыдаласа илчі. Макс, пыха бадакам килнне. Хымыр керек тығынныран, убай жүребек көрінаган шырленне жаврынса кышкырчы был. Лежа апы жыдаланы жынна палаймар булмалла. Иге виші удым турыде тыбақ чарын сатычы. Анши клейн, КИЛЕХ, кил хистері аппыжы. Альфред Пичевет кул, астывадыны, вежім жулкан магілсен иксіміре кімі бе ерындарнычы пәчі кача кимебе ярынныне тақшынақ манны, Анжақ Альфред Питчей деніне час жасақ автомобиль батне жұпса Вара офицер ынада тевір аллы бешіклесе, пішні жырлабек херелсе кайны беден жен чуптуры. Унтерштурмфюрера шәк картина хыйларца килнешин чынахах Крамер адъютанчы бұлныне сымақпа қаланын жәнде, әнендері хұжызем кыдартның жәнде лайықрақынен дерчі. Шавынба бұл устава бұсса, фельдегер машины жіне ютшынна ларца жүрені жын айплас шүккіне ұнланчы де, иге ача дыраган офицер жіне тақшанхи тузы жіне бұхныбек ұшын бұхры. Гер оберштурмфюрер чынчывыл. Перін каймалла сывы болыр. Фронтовика хизеп тунышын тавда бұш. Сывы болыр. Хайль Гитлер фашистла заламларевыл урам кӹтесінче драган постри полицай хысем çине тингерсе пăхсатынне курса. Шак вăхытра кардышынчен юрбеге бек шапшуры керек чечен пүсілі кірнекле херарым тухсатычче. Анне, аннешем, кемл шынграв бек яныраре эрік кызаси, пинбада бада Альфред Пичегилче. Хайне гіліне эсэсовыц басу бұлашны чух, рунге кабір жүрттенне шүрімба жаврын задынычы. Шаванба кардышын жән тұқсадыны хирарма курмары. Халі каялла жаврынжы де палырмалла хирелзе кайры. Альфред, хаклы тузымыр, эзехшігу, есанын лештен жерен келседыны чуну шейші. Шуры тудырба күшне жыла-жыла калары Рунгерна хиреш хывыр тутса бырса, аллине шухе перчетке видірек чүптуры. Келесі чынахах леш тендерен келіні демелі. Анжақ санумында вильні чунімар, чуне мар. Шынны Сывы фрау Магда. Хамранда фронтри зенчен де салам. Епле савыныш турыжым, епле пызык савыныш. Офицера холінчен тыца чывілте трехерарым. Ебірвет сире, гельмут паик сире, шухышра пір шыдығақ Эй, Мадонна, сан тивледюн чынахах вишичик кишук шукмен. Шывланны көшесіне пілділі хушса хұшса хучывыл. Візем хулран хул тыдын Эрикаба макса шавытса пүрде кәжіш. Вестюбілре Манвильням мыжырымын адъютанче. Альфред чене кыдарца каларе магды. Вăл пирншн тахчынах шивăх тыван бекех пулнă. Сирнна ман твана хизеплене бекех хизеплемелле. Таршысем хыйсен ячысене кала-кала пуштайрыш. Ундан кел хуши хыйнь хыныне убышкин капитан илсе кәчіде тумдир улштарса тыхынма урх пүлме тұқса кайры. Ну, хақлы тузым кучкас кишіне пықса хыйпе-хый калашмадыдынчы рунке. Шак самантран саншын урых пурныш пушланать. Кунда яланах пірле кәрешме хадыр юлдашсем маше. Ташман ежінче езі пір бәтчен юлдын. Фронтра сапер хыймерінче піррешеш янажат деші. Санын пірреде янышмалламар. Мен десен сапер янышсан хыйшеш минішіне лексе сірбінсе гаять. Эзі янышсан – десантниксем де әдеш. Турханов та иреге тухайме. Ослы тынлы, үзімлі де түзімлі бұл. Тимлеге аншухат, яланах сыхытыр. Сакырмыш сыбык. Абатхышын пурде хытлы будуара пухынчыш. Кил хужибе унын ачисем уяврибек кавыр думланны. Пәжік Макс түре хынабатне чупсабыжы де, унын чыржи жіне ғыбарзаларжы. Эрика ба амыже вӹзене хириш диван чине вырнаçрщ. Вара пір тапхыр пурте шыпланса ларчщ. Выржиччен хипикех асын сывлаза ячмагды. Чынахах келші жунге. Ман шешін чешеш Эрика вырынне максларать. Фронтра жух сирін пирінбе шаплаларас келетчей, ыйтрыхирача пидиларас келетчі. Анжа хапла бұласа эбі тілікрет Тунмаре Альфред и бир тілленне тере Эрика. Альфред пичу перехерхенет, чырын юлзан выршық үшін келзе бұлжадех, тетчанне. Шапла вет? Амышне пиденчен чуп Шапла херім шапла, Ана шурымранлып кәрі амышы. Альфред пичу перей инге креман маре, май келсенех вештерсе жетірі. Халі бир унран, ажу жинжен тепленрек калазаба ыйды бір. Атте вырыссене нумай вілерней, ыйтрр Макс. Сахалмар. Шидінсе житсен ебі візіне тадан умайрах вілеріп, кужа ман тұршмана юназакаларе фашист ывілі. Макс! Үпкелеген сасы бачарчы волне Магда. Шин вілері сивыл жайжы мар. Альфред калырха, Гельмут вырыссен парламентерне вілерне деші, чынахах и шавсымах. Чынахах, Вăл хушнипе шуры ялав келеген килеген парламентерсене пулеметран берзевлерчш. Пирен дивизия унчух, Карпатта тәвізем урлы кашмалды бірден бір шулады цаилнічі де херлесене Чехословакия чар чарзадыратчы. Но май юндықса жабышны хышын, візем пире пур енчін де шавырза Халенде пірін тыткына барнасы е пурін де шабжыра Шитменнине снарядсембе минізем пітсе житріш, вара вырыссем парламентерзіне яджіш. Мен дума, ұлланай везен генералі шырны сан ажуна бырзабама. Вырысен генералі мен шырнычы. Вол пире ним усызыр шабышса тыткына барынса шылынма чченнчче. Апла дума килшмесен, ахал çынсене хуларан тухсагайма ирк пама Мӹншӹнь, тада хынла мәрі хирача. Эбір тыткына барынай наймазан, пирінбе бірле хула жыннызем де вилсебетме бұлдаратчыш. Атте келішмері. Келішмері. Гел мұткына мар, ытты офицерзем де келішмеріш бұлі, Үтті Ытызем бірге каламахен, Презем барына шын марчы, презем алызыне шеклеме команда бараса гына кіретчіш. Бригада фюрер хыравшызіне шылмалды мел тупре-тупрех. Мінле мел вол. Хызен парламент теорезіне влернине ташман нихшенді качармаш. Бригада фюрер влерме хушы. Вара пирін ирксірек чундуге чен шапшмалла бүлчі. Вырысем передыт кына елес шуктезі жутларыш фюрер салда кезем. Візем шабыш режи, ұйтре Шабышрыш, анчах вайымырсем танмарчышав, вырысем хулана бұрса кечіш кешех штаб вырнашны біліндашсене де шавырса илчіш Вара ашу юлашки шыру ширчі де Камбатне шырны вылхын юлашки шырывне, хыды кыскланны беч сазы сазыба ыйтрымагды. Камбатне булдыр, сирін бадан де, Кагыршы мінче мундир кісінжен твады бая хушлатны худ листик ларзабача рунге. Магда убышкин почеркне лайық плеть. Шак худ листіне крамер чынаха хыялы вечірніне курчыде малдан ере-ере шыппын ундан сасыба вулаза тухры. Манын савнымы жырым Магдалена. Барсуков генерал каласа жырдарны чешав жырва. Шировым Теші дейеш, теші дейме хен. Шанчык шүк болзан да, хамны юлашки кейрігіме худ шіне шырза хвармазыр, шүттін және бірақса кайма пулдараймастып. Астывадыны фюрер шаре хамыр жеге ашса, Австрия Германибе бірлештерзен, чонымыр чунымыр аслы аслы Германишын шабышмасы мақпадымыр. Шаусымаға эбе ширіп тытрым халі тадықлы саман читрі. тұшман шәрі ман дивизия шімірсе тікрі. Анчах чынчын фашист парынмаш. шақ шак айне алы бусны хышын хам ирікпе перін севиледіп. Мін бур-бурлығыма саналуна барзақ варадып. Шейл санадада юратна жамсыне юлашки хутта булейн ыдаласа чуптума май келмері. Оншын анып келеш. Асла фюрержын, туны пинчулых рейхшын велесі, кашны эсэсвэтшын чиста пызыктелей. Шаунба хамын вғытсыр вілмелле пулнышын кулянмастып. Ана шинсінчен ан пурне те пілдерме Урых кача антух, ажаземшін пурын. Веренчір, эдем бульчір. Кужырыва сана ман адъютант, хыйчыррен юлзан, пырса ебіна чи чорзыр офицерсене бұқса, тұшман унгене татса тұхма хужатып. Вол шанчықлы жын, тет кына барынас жүк. Выржы хышын хай деман бекех, пызык пушлық бұлма бұлдарадь. Вара унчух, макса уналыне бар. Маны ывылым офицер пулдырда, эбі думал нене тудыр. Сывы булыр шуғышыра сире ыдаладып. Хайль Гитлер, санын мұжыру Гельмут Крамер бригада фюрер. Широва иккіміш худ власа тухсан, Магда диван жіне түнсе кайрыде, әзіклесех мағырмадыдынчы. Он хышын херебе өвілде ерсе ячыш. Лыплан Магда, алыне унын вәттен жетіреген жіне шәбішін хурсакалары рунге. Вильнешінна күш жүлдік небет ебір худ жердеймін. Мэнь вас, шыби шапла булнынде унын, туры ширнинчен иртме шук Шақсы Шаксымақсын елтсен, херарым чынаға қылыплан жеде, диван жинжен тұрса көшісіне жылса дейбітірі. Тавда бұш тузым. Альфред алдыне ұшынды цачымырдары выл. Шыби шапла бөлчі бөлішав. Выл бере бірақсағай ренде. Есі де бөлін апланду, тарғашын. Альфред пиче, чынаха бірінбе юлыр ына бұрзағдалары Эрика. Юратны бұшлығымын жын, әбі темдума да қадыр. Аллыне дұцақ қалары рунге. Анжақ ман хулара юлмамай келмеш. Берін келгіш сарым жән үлтіне дейзір. Ман күнда тұван давражы де, пұрлықта пұрынмалды кедесте жүк. Зальцбургра мучи бұр. Вұршы бітечен шавын бадынже бұрын кет бұлмалла. Хамыр батыра юлыр, тері де магды, тұрук херелзе кайры. Чынақта күнда бұрыныр, телмір жейреккі. Ебір макс ба иксімірде десері юрадат бір. Юлыр, юрадат бір. Апы жынхышын ахрымбек елден жышылын засы. Ажасым шапла тілмірніне илтсен, аслызем бір-біріншіне пықрыште, сымақпа қалас шуғыжа ұшын кулза білдердіш. Тұқырмыш сыбық. Шардан таврынна шиннан комендатурына керсе учудадым Альфред шавгунах эссес шарезен комендатурине каяшынчы анжақ магды чарчы. Анваска теревыл. Хале инвалидсине дете бір худшара илеші. Эсі бақма ширіп сылықлышын бекех. шауын сана тюрех экспертсен комиссине яма бұлдарашы. Унда вара урашинче тыма пултараган аршынсене ним уямасыр пыжалды тарашы де фронта садашы. Эбир шавинге крен хыдылма дырышы бір. Мінле, интересленчі рунге. Пирін халі хыватлы хунды бұр. Ман емік гестапыра шлет, шефе она кымыллать. Выршы хышын візем венчететі ма қадірленеші. Күр зіне кайса Візем бұлшма келшмесен. Келшешек. Емік манжын тем думада хадыр. Шеве вара пөдембе хуналлынче. Магда, Вагнерзембе иммермансен шем езем юлашки шулсенче пөрбірінбе епле тачы шығынныне самаяқ теплен калаза бачы. Гестапо май келні даран инше трен бұрын сайртмелетші де кампылет Тень халхинче унты чунны лизембе палашны хамыршын узыллы пуле. Шуғышлары рунке. Вара партизан юхамин штабінче тузабаны документсене херарыма Геста Гестапыран ырдыне кетме жокине рунге тақшынақ білет. Шабахта халхинче әшін асси білгі ытлашыек шуғышласы тымары. Міншін десен, унын педел стадуны. Шав хуцемдырых Альфред юлашки шапы жура ев романнығы үшін игі уйғытларах немеш госпиталінде сывалны. Унчинчен калаган справкаба шар службенчен яланлыға қыдырма хужаган заключение десант чуладуға зумен пәрерне маларах шеш херлі шарслова слова кереді цаилне немеш госпиталін жіне шырны тада госпиталь бе теп врачни алып бушне Барсуков хушнебе совет врачысем семана эпилепси чирне симуляцилеме болжаган эмел барзаяны. Суя документсене енемесен юла ма булдарадып, шуғышлары Альфред. Вара эбе чынахах чирлі біргі гестап бірі пуш казанзем гына мар, оста тұқтыр земдей икіленмей Шак шуғышпа лыпкына қызатсая жывыл магдына. Тури Австрий климачы шемше, тебір чух раштавра да ұжытса те юрі ірілме дыдынат. Херехтываттымыш шулда да жапла бұлчы. Шерлегіна шилдымана ақырнычы. Ирхіне шандал кошытрыде урайынче юр нытырдатма бұшлары. Үнбек чухне ажа Юрбай юрба вылять, терлі келет кедывать, Автобус чарынны вырындан таврынны чухне, рунге, магда ажисем юргелетке думадынне курчыде, вәзем батне утса Альфред пиче пулышыр, чәнжі юрчымыркі, Ивандараган Эрика. Манада да пулышыр, тилмерчі Макс. Австрийшіннізем искусына юрадашы. Аджа жүхне рунге хыде скульптура сталықне вренме Волтымран тымран йываласа туны ттеррлле ччрчунсемпе эдем келеткисенеш кулдавренекенсен пулдарулыхне кытартма туса иртереген куравсене те пірре шеш мар яныччы. гимназия директорын скульптурылы портреже халі де бүлімін жылар лараттеші. Шавна Альфред юргелетке дума хавасланзақ келіші. Вара Эрикаба Макс тада візен гувернантки юр чымыр кезіне иваландар бачыш. Выл візіне керлібек вырнаштарса бычы, шара алыба лыпказа ягатры, йывышшы жібек аса Нумай Нумайчен бігензе ішлеріш візем. Юлашкинчен ним кабашсыр юр губинчен, сезінмезірек илемлі юр біге бұлсадыжы. Вара хыды хавасланна ачасем, аяккарак кайса тăчăште хăйсене çепе мухтанма тапратырщ. Пушне эпе дарна чымаркаран туны, тере Эрика. маннын маннынчен хушса хучы Макс. Эзир он сăннешне пăхăрха, тере гувернанка. Кама зилдерет вăл? Пирен аннене, пырвғытрах савынса тада теленсе кышкырса яча Эрика. Чынахах аннебекех, хавасланса юкре Макс. Эдем бұртыне патрак юрдан тума май келесіне эбі азада илменчі. Шел шандалық севітмезен выл жазақ ерілзе бәде асын сывлары көрінанқы. Шак вғытра хапхапатне вір және Мерседес бұрзачарынчы де магдыба еміге тұхрыш. Анне даврынчы, анне даврынчы, дыдынчы Макс. Келір ха келір чэнчі эріккі. Шак юрбегешіне бұғырға палладыр ена. Апыжыбе йымыге пырзапы хресте хыды тәлінчіш. Тәлін Э эбір унба егереш сәмбегех, юргілеткене ыдалаза кулса яд макды. Чынахах тәлін мелле, Эсес шәрінче де таланцем фанни. Апа паллаштарын де бире. Кажарыр, Исир бір халичен тел тіл болманныне азада илмен. Паллашыр, ку ман фанни херенне кыдарца магды. Ку Альфред Рунге. Фанни ачасембе выляма сада юльчче, Магды Альфреда бүрде илсе Эш онче теме булдаратпыр. шыппын каларевыл. Гестапо шефе сан худусембе паллашы де, линц хулинче вырнаштарма чару жүктері. Анчах учудадыма паянах комендатурына керсе туғас булать. Выл эсі бұрасыне унда телефон баблдерчі да кашчен кайза килбір. Фанни хэйн автомобилі белессе хварма бульчы. Юре, тада вунымен тран шуладықма бір. Орун кеші бүшне тербелеме түдінчі. Сухал хырчы, атызіне лак бек ялдырдат садыраган дұры. Мундирне шотка батас цадығынчы, орденесіне шудатреде, хыне апы апыжыбе емігі батне тухре гестапо пушлыхе хиршмар пулсан комендатурара чырмав тубынмеха шухышлары шабахта Шабақта сыхланма кирлене бір замантлыха дамын маламар. Эбевет тыван хулара пулсан да тышман лагеренче. Сығы бұлны сейін думажынде. Шитменіне әш онышлы бұшланжы бұлінде шөлі жінде керек қыжан да хырушлық сіксе дұқма бұлдарад. Чанахта Рудольф Иммерман Магда итнине девіштерме шымылынақ келеші. Оның елі жапла. Шивықшын зене қы жүжбе мар. Патшалық жүжбе бұлшымамай келсен, выл ытлашыех садымаш. Шабақты малдан выл рунге хучысыне тәплін тереслері. Гестапари эксперт граф Лок малдан Гельмут Крамерын юлашки ширвне. Унчен ярзадыны ширевізімбе забықры. Икілін милли шук пір тері шырны теревіл юлашкинчен. Ондан рунгене госпиталерін барзаяны құтсын теплендеріслері. Гестапыра упранаган госпитал госпиталь бе тепраджі епле алып устыне кыдардаган элгезем тубынчыш. Барсуков генерал хушныбе оста хадерлене ба, Альфреда шар службенчен хыдарма паны медкомиссии йышнывенчен үгерсе илне копишине алып устыне луппа видер нумайчен сыназа бұқсаларны хышын, эксперт унда пусны печетпе бланк нетеріслезе бұқры. Пурде ергеллех, бланкде алып де печечде суямар, пілдер жывыл ғышне. Шавын хышын иммерман коменданда Рунге телефон телефонба білдерді. жізіне бірін эксперт тірслері. Бұрды ергеллех. Хыйне крамер армы выршечінех лайық палланы. Шағынба ба мәзірех учуда илме бұлдарадыр. Тер выл. Фанни шофер вырын Рунге бе мағды хыжалды вырына ешінчіш. Кайрымыри ұйтрехер. Вештер бір, алы магды. мағды. Изир гестапыра әшлеттенне ненесте келмеш, тері рунге. жын, машина жынче жемін бұл зәртіне курма жақны күшкес кешіне бұқса ғитрі фанни. Онда чибер херзем валли, әш тубынасын дойынмаш, күлчі Альфред. Комплимент шын тавда бұш, унбегех кулза құравлар әхер. Эсі ән жеклен, фанни следовательде оперативник тамар, толмач кына хушса хучы магды. Эбі фрау Крамер. Шамрык чухне хамда гестапыра ішлеме жуғышланычы. Шав жуғыжа бұрнышлама мен жырмандарчы ыйтры емігі. Гер Крамер бабалашны. Фюрера шымы ватма білеген тірмечізем кынамар. Пирін еші вұршы хирінже тышманбай хире-хиріш тұрса шабжаган салдаксем дегерлі. Тері де Эбір фронта тұқса айрымыр Хуравлар Альфред. Візем жапла шымылын калашны магдына келешмері. Темле кәдюші туйымы хускалчы унын чөнінче. Тәленмелле шуғышлары бол. Аршынна гымыллама бұшладын гына, шәв замантра гына санба ұмыртса юрадаган хер тубынать. Вара візем малдан вылянца калажайшы, ундан пір-бірне юратса барағашы. Альфред жынче хускалны ұшы туыма бұқытра севедес бұлать. Он сырын выл мана Чынақта, хышчух тылмачында пүш казан мін не курсадыма легедінде. Шабақта ман емік вырысла жирны құтсыне немішле кужарас тіліш ұтларақ ішлет. Пір вғыт вишшіжіде шыплар забыжыш, ундан фанне асын суланы үлдінчі. Тілін дәрі дервіл. Пире гестапыра ішлегензіне негамды юратмаш. Гельмут есна қаланы не хилерат, бірі пире бет талнаштаратчы. Хайвара шын вілерес телешпе темле гестаповецран да иртерне. Ан үпкелеш сиреде юрадашы, ебатры аппыжы. Камзем ыйтры фанни. Вырыс полковниге юрадат тезе хывах каламарныха. Сирин батра вырсем дешлеши, кызыкланса ыйтры рунге. Вырысем ишлемеші, термерелар Йымыгы жән хуравларе аппыжы. Вӹсенчен жән бірі Фанни ыдарлы кульчі. Апа енажать, вылмар, эпе хамына юратса бірақрым. Вырызай, юрех тәліннебек пульчырунге. рунге. тәлінмелі пур, Вырыс вара эдем марим. Атериксірлесе илсе келмен болсан, кампелет, тенебе халде мускавра бурын малатчы боле. Чибер калаш, хыдырса илчче магды. Пушлуху пілсен пужу пітет вет санын. Эбір Совет Союзінче пулныне бол тақшанақ білет. Вәсем тавлашнине рунге қылғана да чекмері. çав вғытра урхи терчче. Вырыс полковнике. Аза илчче вăл, Турханов маржи. Онна вет шагынды гестапо терменче тытца усрашы. Мәнлі идасы вырыссене эбирде тұткына үлгіленетші. Шавземлік мен жезерін бада, итрр вăл. Темле çав иккіленчі Фанни. Эсир чехслава кире кере жабышны. патри вырыс полковниге Польшыра. Сирия барынны полковнигін хужама жымын астумастыри. Ивановчы булас. Волмар, пирренн батри полковника Турханов тесічінеші. Шыбақ шақ самантра Мерседес СС шарызен линц холынчи комендаттүрі тесе ширна шурт умне шитсе жарынчы. ал алкран дұқсағалары мағды. Езі берегі дедіне. Юрі кетселарып, хывыртрақ кірсі дұғырыппен, моторне ішлеттерме жарза қалары фанне. Вуннымыш сыбық. Эсэс шәрізен коменданчы, чертне сысна бек самыр штунмын фюрер, линц хулынчи палрах шынзене пурне де аван білет. омзан ымзанма юрадығанскерне, она иммерманзембе вагнерзем еші, хывырт чабатухны тақшандан бақ тарықтарны. Чыннебе она унашкал жінзем халыға бұсмырлаза бұрынны мар. Хый візембек ирдіксе бұрынма бұлдарайманны тарықтарны мӹнь гына туман вăл пуэнсен шутне керес Адольф Иммерманбек миллионер херне те кача Гельмут Крамербек Австрия Республикин шарынчен СС шарнеде те кучса бăхнă. Теле итине çавçавах ун енне çурумпа çаврынса гына Хонежа херен хышынах миллионердан парымсене тюлесе тадайман панкрут пулни балырны. Эсэс шарынче Крамер евер карьера дума майкелмен. Она Тироль стрелогесен подполковникенчен штурмын фюрер гына Ундан ба пелік шулт лайтры. Выл бұр хыйышынче кыткыбек йышылдадаган эммечесенчен пірне те пурнышлаймаре. Шаванба юлашке вғытра вӹшемсірех вӹчӹхсе юнықса бурнать. Унашкал шенраны рынекет кетме май келсен вұл керек камада тағындарма дұрышат. Ағалден мар, шав тембек көне анжық шүриде тебір жұқ хаяр кашкыр шүрибек шылызіне ерзе хырлатат. Хыйынчен темеш ғуд вайларақ чырчунсене вірме Гестапы шефе телефонба рунге бұрасыне пілдеріні жұхне, комендант шыбақ шау анжық шүри евір керек камада табын махадырчы. Намыс сырзем, тарықса жуғышлары был. Кашны удымрақ хызеншіннізен хутне кіреші. Пула зарымен аппыжы пір рубышкіне жуғатырғына он валлите бір рубышқа қадырлеші. Юрішке пылаккіне күпме бұлышлычен ебізіре юшшіне астивдерзе пықтарып. Шапла кевешселарны жоқ он батне Магдаба Альфред бұрза кәчеш. Хайл Гитлер фашистла на рунге. Візем бір-бірінбе Альфред краймер адъютанчы болны жүхнех баллашнычы. Шавынба халі вұл камнеп каламаре. Хайль Гитлер пызык пұшлық сенбек пулас тезе аллыне үркенсе шіклер комендант. Кама ежынма түргеліне пілме юратшы? Кажар, герштулмын фюрер, честь барзагалар Альфред. Ибир крамер бригада фюрерын приемныйынче піррешеш мартель пулнычы. Шавынбай эбі рунге фюрер иккенне манман пүрілдесі жұтларым. Пиринчи малдан устав мэн хушны жинжен жұтламалла. мұрлат рекомендант. Ундан седел жән мұжылдатса тухреде, Магда алыне тұтса Аршинземе шинчен калашны ма кечемінде шаванбай юнажар бөлімре кетме бұлдарадыр. Унда үгерчіклі журналзем бұр, и бір сире нумай тытса тома бір. Тархашынан чырманыр. Шаршиннің армия аршинзем калашны нейтлеме хонықны. Шаванба мана кечем бұласранан шекленер. Тері демагды кабинет хужи ирік бараса кетмезірек шемше бұған женеларчы. Сирен ирік, камалзар бульча штурман фюрер. Ундан тебір құтседел хушыне кірселар жеде, Альфред ене жаврынжы. Таван хулана пен, эппен, нумайлыхайы. Шардан дияланлыға яжыш. Изир хириш болмазан, кунда әмірліхех юлас тенетчі. Мух тава дейвешемец. Документсем ергеллех булзан, эбир хириш булмабыр. Парырха бұғар. бұхар. Алынетіс рекомендант. Візіне гестапыр адреслене, сире унчинчен иммерман штандартын фюрер білдермеллетчі, калашыва худшынчы магда. Тен пілдерінде бұлі анча хастумастып, эше бірін пиде канышсыр, көне бек мадыма памашы, пурнеде бұшрады дастезен сыл шавырма да вағыт юлас жүк. Рунгел сіделшіне хын документчізіне кыларса хучы. Комендант візіне пушласа, вәшне жидечен пір саспалды хвармазыр тәплін вуласа тухрыде, пір вғыт рун кішіне тингерсе пықсаларчы. Гельмут Крамер еплевілні жінчен хажатсынчен умай жүрджіш. Езер візіне көрнанде, калырха, унын юлашки шабы жібі жінчен терес каланычы унда, ұйтры вол. Тәп терезех, хуравлары рунге. Вăл перінсе вилнне чух, дивизи штапне херлисем çавырса илнне денечче. Эсир қығыр штапра калырха командир шылынма май çук тесе шутланы пулсан, эсир епле шылындыр. Тышман сире вутлы çмыллынах кыларса ярас щуукшке бригаде фюрер шылны мар, Хыне жанзабана дивизие урых неменбеде де болышма май жуки тарықса берінзе вилчі. Офицер жесне хаклама білеген командирсем авалдан шаплады вашы. Азайлдер Альфред. Юре, Крамер чесне таза упрас тесе берін зевілні дейбір. Вара езір тұшманун генжен епле ұқырыр. Лапланаймары штурмын фюрер бригады фюрер перенсевиле мен мана тада тыткына барынма келешмен офицерсене пухса вутлуунга татса бұқма хушы. Унын иркне бұғынза ебі штапра зене пурне де шабышы вачынтым. Ушкыне бірін ешлах марчы, мін пуры де вадыршынран ұтларақ кыначы. Ибір вара каш болса келінебе ұзы көрса, ташмана сасардық табындымырда вутлуынға татса туайлымен чивырмана керсік айрымыр. Тәттім бұл защитнебе ташманзем пере күшран шухатрыш. Вара вишедал хуши чын дузем хушибе вырдаган сукмак тұрық хамырнызем патне утырымар. Шав хушыра темеше хучен херлесен бе тада слова кири партизанзембе шавшмалла бүлчі. Юлашки шабыжыра мана евір аматны. Ташман пули пушран бұрзативнебе эбет тон білмей бұлны. Анчах юлдашсем мана пырақсақ варман, хамыр госпитале жіклесі бұны. Оста тұқтырсем тұршыныбе ебе эбе жіне тұдым. Анчах строя таврынма май келмері. Тесе білдерчі хын жінчін рунге. Халі малашнемінле бұрнас тедір. Бірі Альфред шине тепре Магда инне пықсағытыр комендант. Ман ешін параган бараган пенсибе, тада више орденшын түлеген үкшаба бұрынма легедінде. Рейхын шанчықлысы хлавшисем жетменіне пледір бұліға. Чын-чын патриотсем хулай туйбе уксахласа жүреші бұлінге, тылри службына илмейдаші, шаплады вас Доктор Тухтырзе мына пір хумханма зырылып күбұрнышпа Альфред шын хуравлары мағды. Хаммышырымба эбе юлашки чен, пәдім жүндан парынза пірле жабышны жынна лыпқы бұрнышту забама бұлдарадып. Шавнан маныр герштурмбын фюрер. Комендант тарықныбе квагарза қайры. Хыйн влашы шиделклі бұлсан, вылшак чырзыр хирарма чыргушлензе тарғаслаттарны бұлетчі. Ним дума білмезір, вылунба бірле жынна хезірлеме жұтлары. Гер оберштурмфюрер Тюрбек алырха. Пәдім наци хыын пуласлық жын юлашки юн думламне шелеме шабышны чухне сире вогрбек сывышынна, шынна. Чибер беге шурме хышынче бұдан саларман амсмари, шеленбек чашкырза Шел бұлінде тыдамага эбі шуғышлаза кларман, шау чирбе чирленешінна государство службене шансабама юрамаш теші тұқтырзем, лыпкын хуравлары рунге. Комендант медицины комиссии туны пітімлі дүрен үгерзейліні копия де ұрун кешіне бұқры. Варшы вғыдінже шиар службенжен қыдараган худсыне епле туянныне пілмеші дедір бұлға езір, шуық ұрышынным, педі лайық білетбір. Унашкал худсене наци интерес земшінжен манны тұқтырзем ұқшалла судашы. Анжақ мана ұлдаламашым олмар, Эбел лайық терслемезір әненместіп, де комендант шынграв кнопкине бусре. Дебір замантран кабинеда дежурный керседачы. Медицина эксперт жигілчі? үйтірі бұшлық. Приемный рагет Хуравлары дежурный. Ченер, тереде штурмын фюрер тадах рунге документчізіне вуламадыдынчы. Комендант хыйжине бе узы курса, Альфред кайла çаврренчче шын малдана хатерлесе хуны таблеткана çытса Магда пірре унчине тепре чине бұқса үлчі. Рунге шар службенжен хыдылмалли документсіне судын үлес шукине пілсех выл самая хумханма бұшлары. Комплет шуғышлары выл. Тен заключені бараган врачсем йонышны бұлі. Вара Альфреда судпа плама бұлдарашы. Епле хыдарас жыына крен. Альфред кәжек сәрім дивне чухнехи бек пұш бушланы не дуйры. Таблетка хайныштен тыват шуғышлары выл. Тебір пілік мен тұран, шак самырсысына шеш мар, ұста тұқтырда ебі чынақақ чирлі біргей кіленмей бұлі. Халі сылдав дұпса хама хам хыды хумханны бек тыдасығына айылчы. Пөлме ылдын пенсіне тұғынны шуры халатлы старик көчі де сәдел хұшынжы лараган өтсенне дайылчы. Үрігаш бұлдыр, вады жінзен бе шадырдадыған саламлары ыргаш болдыргер профессор. Эш вғыжы иртне бұлінде сиретадақ чырмандарманла бұлжы. Пиріншак симулянта тұры жывшіне кларас пулать. Тіріслесе пăхырха оның сывлыхне. Рун кишине аллыбе кыдартты комендант. Шакна илсен Магда піррі херелсе тепре вағарса кайры. Чундан дархныбе волсы делшінчі чернильницына ярсадытса, хăй хизеплене шынна күрендерегіне бидінжен перес шынчы. Анчах Альфред ына аллинчен тытрре апла симулянт иккен. Кучесене хаярын ялдырдаттарса ыйтры вăл. Фронтра юн тăкса çапжаган шин симулянт болзан тылра бұдан ексеге йксеге мінле Кунда келсе кенеренбе хый йываш шынбек тыт нарунге шапла урза кайма пулдарасыне комендант кынамар магдыда кетменчі. Халі тілінебе візем икіжі де күш пушне чарза бұрақрыш. Врач түрек сехірлензе үкреде, кайялла чага-чага алып патне бұрзадыжы. Кала тылри ирсір еге хүре. Матчан местен челхіне шатса ядыным. Шапла каласан рунги зіне чымырдары де сідел патнеле турзынчы. Анчах иквеші удым тузанах сазардық шыре түплетсе үкрі. Сехри хыпны жінзем унчине тілінзе бақырыш. Выл пәдім шымша кіпе чытірінзе урайне сарны пакет шіне жабад. Кушысыне тискерін хуны. Пейчі кывағырза хуралза кайна, шеварінчен юңлы суржы кыпықланза тухать. Пуринчен малдан профессор тына кече. ұрун ырун кипатне де, оның пушне шере шабын мачарчы. Ундан алтымарысыне тытса бұқры. Көжізіне ирк сыр уштарса шутта хиріш пăхтарчы де диван чине шиклесе бұрса хума хушрре. Комендантпа на диван чине Вара врач мундир тюмизене вжерце, чре таптыне итлері. Ундан пушне хыбаласа суран вине тупрде тюрленсе тачче. Джексон эпилепсия тервл. Пушми меня амансан аптраматыннать. Инструкции дырых унашкал чынна пірремш группыри инвалидсен шутне керртсе шар службинчен яланлыха хыдармалла. Она комиссии тіріслемени? Комиссия зеркаланы бекех, она шар службинчен хыдармалла дуны экспертсен заключение комендант сиделишинче вырдать. Рунге документ документчизем жіне магды. Гер профессор тархашын түрбек калырха, хұружы чири вол. жін немекте мар, хыжын вара пиде хұружы. Тыдамак тытнебе вол балкон шинчен е урамба ирцы бына жух транспорт зема не үксевилме булдарать. Шавынба эпилетиксене шарайл илмеші. Анасы ватмамай жуги, Онышлы операция шын сывалма булдарать, анчах выржы вахытынче эпилетиксене сыватма алы житмеш. Хумғандармазан, йывырышре әжіндермезен выл чеберек бұрынма бұлдарад. Онын шылныжы лыпкы бұрныш. Халі выл туймеш йывырса кайры. Ирік сарваратма юрамаш. Пәдем организме лыплан итчен канлен Вара хыех выране тепре хумханмалла булычен сыв марыне деп алыртме. Тавда бұжгер профессор. есер каланы бектовы бір. кері магды. Кунда санитарзем тупма пульмежи ыйтрывыл комендантран. Дежурный ченче комендант. Хуралдан игі салда келерде оберштурмын фюрера фрау Крамер батне хварр хварыр. Хушывыл. Ундан тылы харма хулінжен жендыца тебелгеде сінейлсе Мана анчилленер фрау Крамер. Эбирына учуда илі бірде урых нехшанда чынсе чырмандармы бір, пыжылдатса галари бол. Шук штурман фюрер, эзірына шешмар, манада хыды күрендердір. Хүтлік сірхирарыма күрендерніне нехшанда манмашы. Фюрер мана чынсе илсе, вильні убышкана памалды ордена хыяллы бедыттарчы. Пайна хун батне телеграмма шаптарып. Вол хезірлеме памеха, юнаре магда. Фрау Крамер хамайыпа адып, юнышым ебе, хыды юнышым, тархашын кажарыр. Шәгі шинжен Берлин рабілсен пұжым біде, тархашын шелыр мана. Туба тузақ каладып, паян бұлса иртней хамыр хужыра гына бұлсан, әмірліхех сирін чурыр бұлса торып. Херарым бір хұжы икленседі ондан салдаксем дуймеші враган Альфреда Алы вешін шіклезе кайныне де, візем хышын ұтма васкары. Фрау Крамер тархашын үгіде кірсемчі! Тілмірчі комендант. «Кірлі күнда қадық бұрды да кирлі булат тейші. Ебіте сірі кірлі бұлма бұлдарадып, Калыр, мен дума хужадыр, шавнадылып, кашарадыры. Юре, тыван цембека нашласа бұғып. Візем мен О, фрау Крамер, хывыр кашарас тезен сире нигамда иксірлеме бұлдараймы сывы болыр алып патнелі турдын хирарым. Анчах штурмын фюрер оналыне вешертмері, ярыралыма тарықса кайрым магды. Фрау Крамер, эсир ыргымылышын, мана узалдума пулдараймастыр, кашарынде ана сапландарыр, эбіде хамран мін келіне пітімбек тұып. гер рунгене хале хучыда еліпте, керлі документсіне хыл бада хилсе бірза барып, юради, ебылдадаган бек кушран бұқса комендант. Юрепин, Шәкіше тума сире барадып хет де тереде мұнғымылы херарым пүлімрен тұқса қайры.